Du du sedemên derketina kapîtalîzmê ango dizê malê. Eger mirov kapîtalîzmê weke dînekî di heqê wî de zêde tê axaftin û çalakî têne kirin şîrove bike, dibe ku ji bo em lê serwext bibin bi kêr bê. Mekanê kapîtalîzmê serketina xwe lê bi dest xist Ewropa ye. Zîhniyeta Ewropayê tevî ku derbarê kapîtalîzmê de gelek gotinan dibêje û çalakiyan dike, weke di gelek dînan de hatiye dîtin, rastiya hebûna kapîtalîzmê mîstîzîze kiriye. Xrîstîyan, sosyalîst û anarşîst jî di navê de, yên weke dijber jî xuya dikin, li ser heman xetê çûne. Eqil û fikrê navenda wê Ewropa ekolek e. Ji sedsala şazdan ve weke sîstema dinyayê pêvajoya hegemonyayê dest pê kirine. Li gorî ponijîna min a şexsî, ev ekoleke wisa ye ku ji avakirina sîstemên xwe de yên rahibên Sumeran qat bi qat bi hostayî karî bûne mîstîfîkasyona rastiya civakê pêş bixînin. Di sîstema fikir û eqlê Rojava ya Ewropayê de rêbaza zanistî xwedî roleke bingehîn e. Mirov jî di navê de ez behsa zanista hajiyêbûna ji xwezayê nakim. Zanist weke xizna hevpar a mirovatiyê bi qasî ku mirov neke malê tik kes, kom, sazî û neteweyî anonîm e. Mirovê eger ille behsa pîrozbûneke xwedayî bike, di vê çarçoveyê de mirov vê payeyê bide zanistê wê helwesteke nêzî rastiyê be. Lê belê rêbaza zanistî di termonolojiya Ewropayê de xwedî cihekî cuda ye. Ew protîpa dîktatorê hemdem e. ango şêweyê her cure dîktayê yê otorîter û total e. Ya rastî ew tove dikeve mal zarokê. Rêbaz weke peyv tê maneya usûl, rê û terîqetê. Di destpêkê de her çend erênî be û bi kêra qabiliyeta fêmkirinê bê jî demeke dirêj wexta mirov pêve girêdayî bimîne rê li ber dîktatoriyeke zîhnî ya temam vedike. Li ser navê zanistê israra di rêbazê de dikare mirov ber bi dîktatoriya herî bi tehlûke ve bibe. Ji xwe netewe dewletdariya Elman a parêzvaniyeke hişk a rêbaza zanistî dikir çû faşîzmê û ev jî şîroveya me piştrast dike. Hemin Rojavayê Ewrûpayê şoreşeke zîhniyetê kiriye. Lê mirov nikare vê weke rêvekirinekê ji bo navendparêziya Ewrûpayê şîrove bike. Ji xwe bi tevahî pêşengên vê şoreşê pêşketinên xwe yên zîhnî ji derveyî Ewropayê girtine. Sosyolojiya Max Weber di warê têkilîdanîna rasyonalîzma Ewropayê bi pêşketina kapîtalîzmê re bi roleke girîng radibe. Berhema wî ya bi navê Kapîtalîzm û exlaqê protestan mîna bixwaze derî li vê têzê veke, Tevî ku di pêkhatina kapîtalîzmê de rola rasyonalîteyê yek ji sedemên diyarker e jî, bi tena serê xwe mirov bi rasyonalîte û hiqûqê vê diyardeyê nikare rave bike. Di sosyolojiya Karl Marx de weke sîstem serketina kapîtalîzmê bi berhemdariya wê ya ekonomîk ve tê ravekirin. Ji ber ku ji tevahiya şêweyên hilberînê bêtir hil diberîne, nirxa zêde çêdike û werdigerîne sermaye û karê, bi vê qabîliyeta xwe rê li serketinê vekiriye. Kêm cih dide dîrok, polîtîka, îdeolojî, hiqûq, cografya, çand û şaristaniyê. Mirov dikare van, weke kêmasiyên wî yê bingehîn ên nirxandinê destnîşan bike. Pir bi hêsayî bûye ekolek ku dikare weke redûksiyonîzma ekonomîk were dîtin. Bêguman mirov nikare qîmeta analîzên sosyoekonomîk ji nedîtî ve bê. Lê cihên wan di nava sedemên din de ji ber ku baş nehatine zelalkirin, tevî îdealên zanistî hemûyan tehlukeya bikeve dogmatîzmê kêm nabe. Bi piranî ji ber van kêmasiyan her tim tehluke û rîsk hene. Fikrên ku pêşketina kapîtalîzmê bi desthilatdariyê û bi îfadeya wê ya hiqûqî ya bêhtir darî çav dewleta modern ve girê din gelek in ne hindik in. Di nav yekparebûna civakî de kok û rîşên hiyararşiyên desthilatdariyê diçine gelekî kevin. Rola wan a di rêvebirin û meşandina jiyana madî de yek ji sedemên bingehîn e. Lê zor bi xwe nikare rê li derketina jiyana maddî, ekonomî û weke serê wan kapîtalîzmê veke. Rolên sererastkirin, pêşdebirin û astengkirinê her tim di zik hev de bûn. Serketina kapîtalîzmê li Bakur Rojavayê Ewrûpayê girîngiya faktora cografî û mekanê wê raxe ber çavan. Pirî caran tê gotin Amsterdamê jê re dayikdîkriye. Weke faktorên din cografya jî ji bo ravekirinê bi sînor e. Bêyî ku mirov zêde mezin bike, her tiştî li gorî qîmeta wî deyne wê rastiya wî jî bi qîmeta wî diyar bibe. Daxuyaniyên xwe dispêrin faktorên çandî û şaristaniyê hêza wan a şîroveyê nayê guftûgokirin. Kapîtalîzm di qonaxên şaristaniyê de li qonaxa rizînê rastê. Teza min a ez girîngiya xwe didimê ev e. Çemê mezinê şaristaniyê li devera diherike okyanûsê di heman demê de dawiya vê sîstemê ye. Ji bo vê jî bi awayekî sembolîk mirov dikare peravên Amsterdamê û Okyanûsa Atlasê destnîşan bike. Bê guman sîstem ji okyanûsê bihurye, bi dewleta netewe ya Dewletên Yekbûyînê Amerîkayê bi hegemonyayeke nû karî bûye xwe bigîne serê globalîzmê. Ji ber ku jiyan zêdetir ketiye rengekî farazî û medyatîk, civaka zêde di xwe û xwenîşand de bûye serwer, li şûna ku ekonomî bersiva pêdiviyan bide, daxwazan har dike, desthilatdarî ketiye heta bi tevahiya damarên zîro yên civakê, îdeologên sîstemê bi xwe behsa bêdîrokbûnê dikin, ev giş eşkere kaos û rizîna sîstemê îfade dikin. Mirov bê dîrok, bê zaman nikare rastiye bifikire. Pêşketin, berridandin, pircuretî û cudatî bi dîrokê dibe. Gotina bê ser û binî ji bo şêweyekî tê gotin. Ti şêwe û awa xwedî payeya bê ser û binî nîne. Di şêwegirtina civakan de têgînên mîna bê ser û binî heta bi qiyametê pêxemberê dawî qanûnê naguherin, ji serî heta dawiyê û pêşketina bê dawî zêdetir bi dogmatîkbûna bawerî û fikrê re eleqedar e Di vê de hewldanên ji bo desthilatdariyeke mayînde û derdorên xwedîpaye ji bo berjewendiyên xwe dewamî bikin rol lîstine. Di vê de bi propagandayê jixwepiştrastî û mayîndekirina berjewendiyan esas e. Lîberalîzma ku navenda îdeolojîk a kapîtalîzmê ye, îdeya wê ya bibe gotina dawî ya bêserûbinîbûnê, dûbareya heman lîstikê ya modernîstîk e. Wexta mirov kapîtalîzmê bi nav bike, divê weke nayê guhertin, afirandî, çalak û fikreke xwedî yek navend destnîşan neke. Ya rastî di civakê de potansiyela berhemê zêde çiqasî pir bibe, komên di telş û terkan de kurtêlên civakê dikeritînin û ji vê çalakiya wan a sîstematîkbûyî re mirov dikare bibêje kapîtalîzm Hejmara van kesan ti carî ji sedî yek û duduyê civakê derbas nake. Hêza xwe ji firsendkarî û rêxistiniya xwe digirin. Ji ber ku li ser mekan xwe baş bi rêxistin dikin, di nava neqebên civakê de ku tilşê wê hîn mezin dibin pêdiviyan dixin kontrolê, di meselaya erz û daxwazê de bi buhayan dilîzin û bi vî awayî serketina xwe bi dest dixin. Eger hêzên fermî yên civakê wan nexin kontrolê, berevajî wê ji îhtîkara ango spekulasyon wan bibin deyndar û di berdêlê de timî xwe bi îltîzaman xwedî bikin, ev komên biçûk ku di her civakê de hene wê weke efendiyên nû yên civakê rewa bibin. Di tevahiya dîroka şaristaniyê de, nexasim di tevahiya civakên Rojhilata Navîn de komên bi vî rengî yên marjînal ên fayizxwir û htîkarê her hebûn. Ji ber nefreta civakê newêrîbûn ji telş û terkan derkevin. Rêveberên herî zordest ên civakê nekarîbûn van koman rewa bikin. Ne tenê kêm û biçûk hatine dîtin, di heman demê de wekî hêza herî bi tehlûke û hêza dejenere hatine nirxandin. Her wiha ji aliyê exlaqî ve weke tovê xirabiyê hatine hesibandin. Di dîroka mirovatiyê de bi qasî çar sed salên navend Rojavayê Ewropayê şer, talan, komkujî, mêtinkarî û xirakirina xwezayê ti carî ev qas nehatiye dîtin û ev yek têkiliya xwe bi sîstema hegemonîk re heye. Bê guman dîsa heman cografyayê şahidî li têkoşînên mezin ên dijber kiriye. Bi tevahî weke xisareke mirovatiyê nabe ku bê dîtin. Ya ez dixwazim bikim ew e ku destketiyên mirovatiyê yên rojava bi nirxên postîfên qedîm ên rojhilat re sentez bikim û qevdeke tîrêşên rohniyê bidim pêngaveke manedar. A. Rasyonalîzm Kapîtalîzm di derketina xwe de roleke sereke di rasyonalîzmê. Em di vê qonaxê de di bin şahidê kategoriyek bi navê şêwazê fikrê yê Rojava. Rasyonalîzm mîna vedîtineke civaka Rojava be tê nîşandan. Li gorî vê faraziya Rojava civakên di tevahiya dîrokê de ji aqil mehrûm mane. Tê gotin aqlê xwe bi kar anîne û zanist afirandine. Wexta ispat bûye ku zanist jî hêz e, êdî hegemonîktiya sîstemê jî bi vê nevê pêk hatiye. Jixwe roja îro bi sedema ku bi hegemoniyayeke çavkaniya xwe aqil e dor li me hatiye girtin, ciddiyeta vê îdayê jî nîşan dide. Lê ji bo em aqilê vê sîstema xwe bi polîtîka xeternak a nukleerê li ser piyan digre bi nav bikin, divê em berê pêşî aqil bi xwe û weke cinsekî biyolojîk xisletên mirov ji cinsê din cêwaz dike bi nav bikin. Mirov dikare ji du milan ve nêzî pirsê bibe. Weke cinsekî biyolojîk û pêşketina civakî, divê mirov bi awayekî her du şêwe hevdu temam bikin û wan bigihîne hevdu bi nav bike. Yek, weke cinsekî biyolojîk mimkun e behsa zihnê mirov were kirin. Ji bo mirov karibe bi hostatî li babetê temaşe bike, divê mirov di sîstema zindiyan de bi pîvanên makro û mîkro bipirse ka aqil di çarçoveyeke gerdûnî de Xwedî çi maneyê ye? Fikrên di çarçoveya perçikên jêratoman de têne hûnandin pircuretiyê, cudatiyê û tevî van ji bo ravekirina pêşketinê bi vê nevê mirov pêwîst e behsa aqil bike. Motora sereke ya tevahiya pêşketinên de gerdûnê de li mekanekî biçûk ê bi qasî atomê û dîsa bi lezên ku mirov nikaribe bifikire bi tevgerên pircure yê pêlan û perçikan vediguherin hev û bi vî awayî rê li pêşketinê vedibe. Ne tenê di alemên fizîkî de, di alemên biyolojîk de jî pêşketin weke pircuretiyê di vê çarçoveyê de diqewimin. Haya mejme hebe ku em di nava sînorên metafizîkê de digerin. Em bi heman rengî dikarin gerdûna makro jî bigirin dest. Gerdûm bi xwe bi kategoriyên mîna zindî-nezindî, bi dawî-bêdawî, cuda-wekhev, madde-enerjî, dahvdan û kişandin hebûna hebûnan e. Ango yekpare ye. Jêratom û jorgerdûn dualîteya diyalektîk a bingehîn a heman yekpareyê ne. Zeman bi yekîtiya kûrahî û berfirehîya mekan diqewime yan jî xwe dide fêhmkirin û nîşan de. Pirsa çima gerdûn heye têgihîştina metafizîkê tîne hişê mirov. Lê mirov nikare bibêje pirseke tewş e an jî li cih nîne. Em ji bîr nekin ku yê pirsê dike mirov e, ew jî civakî ye. Fenomenolojî ji hîskirinên me wêdetir ji hebûnan zêde bawer nake. Em çiqasî hîs dikin û heta em difikirin em ewqasî jî hene. Berevajî materyalîzm bi xwe hebûneke bi hez û fikrê xuya dibe. Haya min ji vê dualîteyê heye ku çiqasî mirovî heyranî xwe dike û bi girîngî destnîşan dikim ku divê mirov wê ji hev derxîne û jê bibore. Wer xuya ye ku mirov bi van dualîteyan nikare gerdûnê fêm bike. Cihêkirina fikr û bedenê felsefeyeke herî zêde jiyanî înkar dike û heta ji rê derketineke dînî ye. Pirsgirêkeke welê ya gerdûnî tine ye. Em di rêxistinkirina zindiyê herî pêşneketî de jî hêmanekî seyr ê me jî dibînin. Xisleta pêşî ya em dibînin ew e ku ev me jî xwe di nav kêliyan de dabeş dike û bi vî awayî meyla xwe ya bêdawîbûnê nîşan dide. Ti zindiyê pêşî xwe çê kiriye tine nebûye. Berxwedana vî zindiyê xwe bi xwe çê kiriye herî dawî weke cinsê mirov rê li potansiyela me jî vekiriye. Potansiyela di şaneyekê de pêkhatina zindîtiyê çawa çê bû ku xwe kir pir cure û rê li mejiyekî zindî yê cinsê mirov vekir? Dibe ku bi tenê ji bo şaneya zindî heta ji bo gerdûnên herî mîkro jî xwe zêde kirin bi hawîrdorê xwe xwedî kirin û xweparastin esas e. Perçikên jêr atoman bi awayekî tine nebin zêde dibin. pêdiviyên xwe yên zêdebûnê û xwexwedîkirinê dibe ku bi tenê bi vî şêweyê gerdûnên mîkro pêk tînin. Sînorên wan ên ku wan sînordar dikin yên ewlekarî, xwexwedîkirin û bêserûbinî pirbûnê ne. Em bi kêmanî be jî dikarin bersiva pirsa xwe ya derbarê mejiyê gerdûnê de li vir bibînin. Em vê gerdûnê li derveyî xwe nebînin. Gerdûnên em behsa wan dikin li hawîrdora me dijîne û dor li me girtine. Dibe ku gera me ya li ewlekarî, xwedîkirin û pirbûnê bi van gerdûnên mîkro vê dinya me ya yekbûyî îfade dike. Belkî gerdûna makro jî bi heman awayî heye û xwe çêdike. Ew gerdûna di nava sînorên bê ser û binî de bi awayekî ku zorê bide zeman û mekan di mejiyekî ewle û mezinbûnê de biryardar e. Heye ku gerdûna makro jî xwe di mejiyê mirov de nîşan dide. Haya min ji min heye ku ez zêde mijarê dihûnim. Lê em nikarin potansiyela mejî ya mirov weke ji tine peyda bûbe şîrove bikin. Em çiqasî dikarin bi hebûn û beridandinê mejiyekî neberbiça bifikirin? Mirov mejî weke ku bi tenê xisleteke mirov be bibîne çiqasî rastbîne? Mirom bi xwe jî ji bo jiyan an jî hebûn were fêmkirin weke ku pêdivî pê heye tê qebûlkirin. Em tê derdixin ku mirin nebûya haya me wê ji jiyanê nebûya. Bê guherînê jiyanê bê dawî ya rastî ne jiyîn e. Ji ber ku di rewşekê de haya mirov ji tiştekî nebe di wê rewşê de ti tişt nîne. Di vê rewşê de jî ya rastî mirin ji bo jiyanê weke pêdiviyeke hewcedarî pê heye xuya dike. Baş e, mirin a divê weke nîmetekî were dîtin, çima mîna dawiya jiyanê bi em jê ditirsin. Li şûna ku em jê bitirsin, em hewl bidin jiyana ew dike ku mimkun be fêm bikin. Ji wir jî mirov biçe encamê û li gorî vê yekê tevlî gerdûnê bibe baştir e. Mirov çawa nikare ji destê mirinê xilas bibe, mirov nikare ji destê jiyanê jî xilas bibe. Ya rastî bi van dualîteyan em dikarin bi sirra gerdûnê derxin û ev weke armanca yekane li pêşiya me xuya dike. Baş e. Piştî ku ev dualîte ji hev hat derxistin, mirov wexta xwe bigîne maneya jiyaneke hostayene hingî ya diqewime û bi cih tê çi ye? Ev pirs ji bo min hem tewş e hem jî gelekî hewce ye. Kengî mirov bigihje sirra gerdûnê hingî mirov dikare behsa serketina dawî ya jiyanê bike. Çi ceneta di pirtûkên pîroz de Çi jî di Budîzmê de xwegihandina Nîrwanayê yan jî di Tasawufê de rewşa tam a wejdê, mirov dikare weke pîrozkirina jiyanê û rewşa timî pîrozkirina cejn û roşanê şîrove bike. Hin fikirkarên rojavayî gotine, jiyaneke bisînor a li dinya me bi temamî xwe bere û kengî sîstema rojê biqede wê dinya me jî di nava kozmogoniyeke bêmane de wenda bibe. Ev jî dişibe tesewûreke mîna ya cehenemê. Hêmanên ku hûnandina bi vî rengî jî xwe dispêriyê hene, lê îdeya ji hevderxistina jiyanê hûnandineke herî bêper e. Em ne tam bi gerdûnê dizanin, ne jî em maneya jiyanê bi hostayî dizanin. Sedemên hûnandina dabaşan bi vî awayî têra xwe bihêz nînin. Dinya me bi xwe çawa ku rê nade jiyaneke têra xwe rewşa wê ya hebûnê tune ye, Bi wî rengî jî bi qasî ku li gorî potansiyela xwe atmosfera jiyanê ji her ruhberê dema wê hatiyê re çêbike zindî û adil e. Pir girîng e ku mirov çîroka çêbûnê ya cinsê mirov neke ez navend û neke ji rêzê, naxwe ev yekê ji gera gerdûnê ya seyr re bibe bêhurmetî. Metafîzîka herî xirab postivîzm e ku mirov ji tevahiya gerdûnê şûştiye û hew daye behsa wî bike. Ez yeqîn dikim em kengî pozitîvîzma ku materyalîzma herî çor e têkiliya wê bi kapîtalîzmê re destnîşan bikin, em ê manedartir û ewqasî jî bi rêz nêzî jiyanê bin. Weke encam, werk xuya ye weke cinsekî biyolojîk mirov di gerdûnê de herî zêde xwedî şans e ku hay ji gerdûnê hebe. Mirov haya xwe ji vê potansiyelê hebe tişteke bi cih anîna wê tiştekî din e. Di fikra rojhilat de gotina çi hebe di mirov de ye, mîna haya xwe ji vê rastiyê heye. Divê ez dubare bînim ziman ku fikra ber bi navend mirov ve çûye, zindî ne zindî bi tevahî xwezayên din di xizmeta mirov de dibîne ku ev têgihiştina zemînê felsefeya têgihiştina desthilatdariya totalîter û otorîteriya hîyararşîk e, diyar e mirov digihîne aqlekî hûnandinê yê herî zêde ji jiyanê dûr. Ya rastî ev yek berhema aqil e. Hin aqilên berevajî xuya dikin jî hene. Hin felsefeyên ekolojîk ên mirov bi tevahî bela serê xwezayê dibînin jî di encamê de ji têgihiştinên me qala wankirî dûr nînin. Felsefeya mirov weke belayeke serê xwezayê dibîne, têkîliya wê bi jiyanê re qels bûye û bêber e. Eger qîmetê nede berridandineke heta gihiştiye mirov Wê wextê yan tayê wê yê bi jiyanê re zirav bûye li ber qetînê ye yan jî têkildarî sîstemên li ser hîmê mêtînkariyeke zêde hatine hûnandine. Beridandineke gihiştiye sînorê mirov pirsên gelekî cidî yên exlaqî datîne pêşiya me. Beriya ku em derbasî vê mijarê bibin divê em têkiliya aqil bi civakê re rave bikin. Dudu. Cinsê mirov potansiyela xwe ya mejî çendîn bike civakî, xwediyê wê qabîliyetê ye ku wê karibe vê potansiyela xwe ya mejî nîşan bide. Ya girîngtir, çêbûna mirov a biyolojîk civakbûnê ferz dike. Civakbûneke di ti zindiyên din de nayê dîtin, mirov neçarî wê ye. Zarokeke mirov piştî pazdeh salan dikare ji zaroktiyê derkeve ku ev pêvajo jî bêyî civakbûnê nayê bihurandin. Zarok pir qels ji diya xwe dibe. Çêlikên heywanên din di nava çend rojan de dikarin jiyana xwe bi xwe tedarik bikin. Civakbûna mirov gelekî tevlî hev e û divê hûr û kûr bê fêmkirin. Cinsê mirov ê civakbûna xwe wenda bike yan wê weke cinsekî nêzî meymûnê ji nû ve biberide ku ev beredandineke berevajî ye û mimkun e yan jî wê tune bibe. Bi tevahî zindî hem weke cins hem jî weke tevahiya cinsan hewcedariya xwe bi hevrebûneke xweser dibînin. Civak xweseriyeke cinsê mirov e û ji bo bihevrabûnê wê de tir xwediyê xisleteke hebûnê ye. Weke têgînekê, civak mîna xwezeya duyemîn tê binavkirin ku ev helwesteke têra xwe hûr û kûr e. Kegî potasyela mejî dikeve pêvajoya çalak civakbûn dest pê dike. Ji bo kom û civatê timî hewcedarî bi fikrê heye. Pêşketina civakî ya esas pêşketina fikrê ye. Bi wê derfet û îmkanê wê yê hebûnê çêdibin. Civakbûn çiqasî mezin dibe, Ewlekarî, zêdebûn û xwexwedîkirin jî ewqasî pêş dikeve. Ez dixwazim bi awayekî eşkeretir bibêjim, ewlekarî, zêdebûn û xwexwedîkirin li cem tevahiya zindiyan bi şiklekî aqil e. Bi awayekî herî çor, hînbûna bi ajoyên hundirî ne. Tevgerên hînbûnê yên tevgerên zindî ne. Eger em ji bo giştî bibêjin, bi tevahî pêşketina gerdûnê, mejî û hînbûnê tîne hişê mirov. Weke xwezaya duyemîn civak, bi şiklekî qonaxa jor a xwezaya yekemîn an jî rûyê wê yê xuya dikeye. Ez yeqîn dikim, eger weke xwezaya duyemîn em civakê ji hev dernexin, di pêkhatina çalakî û fikrên li ser xwezaya yekemîn de wê ji rêderketineke bi tehlûke hebe. Madem mirov berhema xwezaya duyemîn e, wê wextê divê pêşî mirov hewl bide wê xwezayê fêm bike da ku li insên serwext be. Ji lewra ez razî nebûme ku objektîfêtiya zanista xweser bi xwezaya yekemîn re mijûl dibe, bêyî xwezaya duyemîn karibe bi cîh were anîn. Ev timî bi min weke ji rêderketinekê ye. Ez difikirim ku fizîk, kîmya û heta biyolojiya xwezaya duyemîn nabe ku ji zanista xweserî mirov serbixwe bin. Haya min ji min heye ku ez li peravên qanûnên dînî digerim. Lê di vir de pirsa bingehîn a divê bersiva wê bê dayîn heye. Ev pirs jî ev e. Bi tevahî qanûnên xweserî xwezaya yekemîn bi navbênkariya xwezaya duyemîn bi mirov têne ziman, gelo di rewşeke welê de çi maneya cihêkirina obje-subje heye? Mirov çiqasî dikare yê zane û tê zanîn ji hev bike? Pirsa hînê dijwartir jî ev e. Gelo mirov zane û ya tê zanîn weke obje û sobje bike dualîte, hingî ev nabe ji rêderxistineke bingehîn. Li gorî min mirov xwezaya yekemîn û duyemîn weke obje û subjeyê deyne, bi tevayî hîmya rêveçûnên xweser ên çewt û pêvajoyên êşê bi civakan dikşînin datîne. Ev sîstema mentiq an jî hînbûna fikrê bi sîstema kapîtalîzmê tevahiya civakê dixe bin esaret û mîtîngeriyê. Ya hînê xirabtir, Ev mentiq, heman zordestî û mitîngeriyê li ser tevahiya hêmanên xwezeya duyemîn belav dike û xwe ji vê dûr nagire. Civak bûyîn ku ji bo rewşa trajîk a cinsê mirov weke çareseriyekê ket dewrê, di gelek qonaxên diyar de gav ber bi pêş ve avêtin û di vê yekê de hem di binyeya civakê de hem jî li ser hawîrdora xwezayî bû pirsgirêk. Em niha dikarin bibêjin ku em ê paşê di serî de pirsgirêkên aboriyê û sedemên din ên sereke bi nav bikin û niha em ê bûyerên di asta zîhniyetê de şîrove bikin. Pir girîng e ku mirov tespît bike hêza zîhnî ya bi berdandina biyolojîk digihîje mejiyê mirov, bi berdandina civakî jî hem çalak û hem jî jê cihê dibe. Me berê jî diyar kiribû ku civakbûm bi xwe rewşeke zîhnî ya ji xew şiyar dibe û timî dixebite mimkun dike. Wexta zihn timî bixebite bi awayekî xwezayî weke encameke beredandinê mejî jî pêş dikeve. Her çiqasî demeke dirêj biçe jî jiyana civakî ya çalak ji bo pêşketina zihnî sedema bingehîn e. Ravekirinên di derbarê dahayên şexsî de mirov nikare zêde pê bawer bibe. Di bin her rewşa mejî de xweseriyên civakî hene. Em ji agahiyên xwe yên antropolojîk dizanin ku beşekî mezin ê jiyana civakî ya mirov bi nêçîrê û berhevkirina pincaran bihuriye û bi cinsên nêzî xwe re bi zimanê sembolan têkilî daniye. Di vê qonaxê de em nikarin behsa pirsgirêkeke cidî ya civakî bikin. Bi awayekî xwezayî beridandin hukmê xwe dike û bi weznekê dimeşîne. Asta meciyê wî hissî ye. Ya rastî karektera hissî ya mecî serdest e. Xisleta bingehîn a meciyê hissî jî ew e ku bi refleksan dixebite. Xwestek an jî ajoyên hundurîn jî meciyê hissî ye. Lê ev cureyê herî kevn ê mecî ye û mirov dikare heta zindiyê pêşî yê yekşane biçe. Bi awayekî dixebite ku li hemberî hişyarkirinên ji nişkê ve refleksan nîşan de. Mîna ku bi awayekî otomatîk bixebite tevdigere. Bi vî awayî şêwazî pêdiviya bi ewlebûnê bi awayekî herî kêrhatî bi cîh tîne. Em vî şêwazî li cem nebatan jî dikarin bibînin. Li cem mirov digihîje şêweyê herî pêşketî. Mejiyekî bi pênc hissan û koordînasyona di nava wan de bi qasî li cem mirov li cem ti zindiyê din pêş neketiye. Bêguman hisa dîtin, deng û tamê li cem gelek zindiyan ji ya mirov pêşketîtir e. Lê di warê pênc hisên komple û kordîneyî de mirov li pêş e. Xisleta herî girîng a mejiyê hisî têkiliya wî ya bi jiyanê re ye. Fonksiyona wî ya bingehîn parastina jiyanê ye. Di warê parastina jiyanê de gelekî pêşketiye. Ev aliyê wê divê hîç biçûk ney dîtin. Hema bêjin hîç şaşiyê nake. Ez vê yekê bi maneya yekser bersivdana wî dibêjim. Bêparbûna ji vî mejiyî di jiyanê de têra xwe rê li tehlukeyan vedike. Nirxdan û rêza ji jiyanê re bi asta pêşketina mejiyê hisî re têkildar e. Tewazun û wezna di xwezayê de li ber çav digire. Mirov jê re dikare bibêje mejiyê jiyana xwezayî mimkun dike. Em dinya xwe ya hisan bi temamî deyndarê cureyê vî mejiyî ne. Li cem cinsê mirov pêşketina komple ya mejiyê hisî şansê têkilîdanîna di navbera hisan de zêde dike. Di serî de hisên dîtin, deng û tamê di nava xwe de hevhis dikin û tevgerên mejî datînin. Komên mirovan demeke dirêj bi zimanê îşaretan bi hev re danûstendin, piştî ku şertên fîzyolojîk ên axaftinê pêş ketin, xwe gihandin zimbanê sembolan. Zimanê sembolan hîmê xwe li ser peyvan e. Bi van peyvan fikra neberçav pêş dikeve. Li şûna îşaretan bi têgînan danûstendin di dîroka mirovatiyê de şoreşeke mezin e. Êdî ya mirov divê bike ew e ku li nav obje û bûyerên bersiva pêdiviyên wî di de bike. Navlêkirin qonaxeke mezin e. Têkiliyên di navbera navên cûr be cûr de bi xwe re çêbûna têgînan pêş dixîne. Çi xisletên objeyên bi nav têne temsîlkirin çi jî fonksiyonên di nava wan de rê li ber lêker û daçeken vedikin. Bi hevokdanînê re şoreşa ziman bi ser ketiye. Ev şêweyekî nû yê fikrê ye. Di zihn de bi cîkirina peyvan Mimkun dike mirov bê û obje û bûyeran li ser wan bihizire. Em li destpêka pêkhatina mejiyê dikare bûyeran bihûnîne ango ev mejî dikare tewiriyê bike. Ev pêşketineke mezin e. Ez eger ne şaş bim, aliyê çepê yê mejiyê beşê loba pêş bi vî cinsê mejî dibe pispor. Bi qasî aliyê xwe yê kêrhatî ev beş dikare rê li ber rewşên bi tehlûke jî veke. Yek ji xisleta wî ew e ku ji hisan qut dixebite. Mirov dikare vî mejiyî weke fikra analîtîk an jî mejiyê bûyeran dihûne jî bi nav bike. Mejiyê analîtîk an jî aqil avantaja wî ya herî mezin ew e ku bêyî xwe biwestîne kengî bixwaze dikare di heqê tevahiya gerdûnê de bifikire. Qabîliyeteke wisa ye ku bê sînor dikare xeyalan bike. Mejiyê analîtîk bi awayekî pir seyr dikare dinya form û qaliban biafirîne. Qabîliyeta wî ya pîlan, dafik û bêbextiyê pêşketiye. Dikare xwezayê teqlîd bike û her cure vedîtinê peyda bike. Bi pîlan dikare dafikê vede û bi her cure bêbextiyê bigihîje xwesteka xwe. Ev jî li derve û hundirê civakê wî dike çavkaniya sereke ya her cure pirsgirêkan. Pêşketina mejîya analîtîk û hissî di nav hev de xwesertî û fazîleteke mirov e. Lê ya girîngtir ew e wê bi çi armancê were bikar anîn. Hînê di qonaxên pêşî de haya civakê ji vê dualîteyê çêbûye. Bersiva civakê ji vê re weke prensîba bingehîn a rêxistiniyê exlaq e. Eger exlaqê civakê tune be bi mejîya analîtîk re nikare serî derxe. Mîna kesekî bi ber hisa hêrsbûnê bikeve, hinekî mejîya analîtîk bixebitîne her zindî û koma mirovan a li dij e dikare tune bike. Li hemberî vê tehlûkeyê civakê exlaq weke prensîbeke bi vê nevê qebûl kiriye û xwestiye serî bi vî mejîyê re derxe. Her komê xwestiye endamên xwe pir bi exlaq mezin bike û ev yek weke wezîfeya sereke erê kiriye. Di exlaq de dualîteya qencî û xirabî têkiliya xwe bi fonksiyona vî mejîya analîtîk re heye. Eger mejîya analîtîk kêrhatî bixebite, ji aliyê exlaqê qenc ve tê xelatkirin û na eger bi zirar bixebite, weke exlaqê xirab tê mehkûmkirin. Ya rastî xirabî divê di ti exlaqî de tunebe, were tepisandin û cezakirin heta exlaqê qenciyê bibe yê sereke. Lê belê Ev çareya civakê ji sedî sed nabe bendeke ku pêşiyê li vê tehlûkeyê bigire. Di telş û terkên civakê de her tim kesên xasûk dehfikan vedidin û yên li kirina bêbextiyan digerin wê hebin. Ji xwe di vê de rola çandeke pir kevn heye, nêçîrvanî. Prensîba çanda nêçîrvaniyê li dijî zindiyên din dehfik vedan û bêbextiye. Ev çand rîş û rehên xwe di alema heywan û nebatan de jî heye. Ev reh û rîş di heman demê de reh û rîşên biyolojîk yên mejiyê analîtîk in. Ev çanda nêçîrvaniyê ku li cem civaka mirov cuda ye, bi pêşketina mejiyê analîtîk re dibe yek, sentez dike û di binyeya civakî û hawîrdora ekolojîk de pir zû dibe tebeqeyek û digihîje hiyararşiyek an jî hêzekê. Felaketê bi vî awayî dest pê kiriye. Dualîteya cenet cehenemê bi hîyararşîya civakî ya mejîya analîtîk bi hev re dimeşin. Di civaka hîyararşîk de komikeke zilamên bihêz li ser civakê konê xwe vedigirin û rê li texeyûla jiyana cenetwarî vedikin, ji bo civaka li jêr jî rêya cehenemê tê vekirin ku bi giranî sedem û derketina wê civak fêm nake. Li hemberî zilamê bihêz qurbana pêşî jin e. Ji ber têkiliya xwe ya bi jiyanê re mejiyê jinê yê hîsê hînê pêşketîtir e. Bi kedeke bi êşê strayî weke diya zarokan berpirsyariya sereke ya jiyanê ye. Bi qasî ku haya wê ji jiyanê heye dizane wê çawa dewam bike. Pel û pincaran berhev dike. Ev berhevkariya wê hem encameke mejiyê wê yê hisî ye hem jî ji ber ku ji xwezayê hîn bûye. Daneheva civakî demeke dirêj li dora jin dayikê pêk hatiye û em ji agahiyên antropolojiyê jî dizanin ku jin dayikê bi şiklekî ji dewlemendî û nirxan re rola navendê bi cîhan ye. Mirov dikare texmîn bike ku dayika nirxên zêde ye. Ji lewra mirov dikare fêm bike ku zilamê bihêz ê bi rola nêçîrvaniyê radibe çima çav berdayî vê dane heva civakî ya jindayikê. Diyar e ku wexta serdest bibe wê gelek avantajan bi dest bixe. Gelek tişt hene ku dilê xwe dibijiyîne wan û çavbîrçiyê wan e. Rewşa jinê ya weke objeyeke cinsî, baftiya zarokan û hin tiştên din rê dide zilamê bihêz ji bo li ser danehevên madî û çanda manewî bi xwedî gotin be. Hêza bi nêçîrvaniyê digihîje firsend û keysê dide wî hîyararşiya civakî çêke û serdest bibe. Em di van bûyer û diyardeyan de care pêşî dikarin bibînin ku mejiyê analîtîk di binyeya civakê de bi armanceke xirab û bi awayekî sîstematîk hatiye bikaranîn. Ji çanda Dayika Pîroz derbasbûna çanda bavan dihêle ku mejiyê bûyeran dihûne zirxê pîroztiyê jî li xwe bike. Mirov dikare texmîn bike ku sîstema bavikan bi vî awayî şax û rehên xwe berdane erdê û xwe girtiye. Em derketina biheybet a zîhniyeta bavikan li tejaneya Dîcle Firatê bi belgeyên dîrokî jî ispat dikin. Li derdora salên pênc hezar û pênc sed çar hezarî berî Zayînê li Mezopotamyaya jêr derketiye û li tevahiya Mezopotamyayê belav bûye û em dibînin ku weke çandeke sereke bûye xwedî rol. Berî ku em behsa vê çandê bikin, em berî zayînê li Mezopotamyaya jêr li keviyên deştan û li qûntarê çiyan civakeke dayikan a xwedispêre bereketa berheman dibînin ku di tevahiya qonaxên Mezolotîk û Neolotîk de xwedî roleke sereke ye û em vê yekê ne xasim ji agahiyên arkeolojîk fêm dikin. Em di çanda nivîskî de jî li gelek îşaretên di vî warî de rast tên. Hêmanên ziman û dîn ên xwedispêrên dayikê gelekî pêşketîne. Pirsgirêka civakî cara pêşî bi awayekî cidî di nava komên bavikan de yên li dora zilamê bi hêz civiya bûn derket holê. Ev destpêka koletiya jinê ye û ji zarokan dest pê kir zemînê koletiya mêr jî amade kir. Koleyên jin û mêr di serî de çiqas bibin xwediyê tecrûbeya dane hev a nirx û berhemê zêde ew çend jî êdî têne kontrolkirin û serdestiya li ser wan zêde dibe. Desthilatdarî û otorîte her diçe girîng dibe. Weke beşekî xwedî îmtîyaz zilamê bi hêz, pîre mîrê bi ezmûn û hevkarîya şaman kulmozeke desthilatdarîyê ava dike ku kes nikare xwe li ber bigire. Di nava vê kulmozê de mejîyê bûyeran dihûne ji bo serdestîya zihnî bi awayekî awarte vegotina mîtolojîyan pêş dixîne. Ev dinya mîtolojîk a em wê ji dîroka civaka Sumeran nas dikin, mêr dike mîna Xwedê û wî weke yê erd û ezman afirandiye mezin dike. Xwedawendiya jinê û pîrozbûna wê heta mirov bêje piçûk tê xistin û weke xwediyê hêza mutleq a serwer mêr bi her kesî didin qebûlkirin û bi tevneke mezin a mîtolojîk a destanan têkiliya yê hukm dike û ya hukm lê tê kirin, yê diafirîne û ya tê afirandin tê çêkirin. Ev dinya mîtolojîk a bi piraniya civakê didin qebûlkirin weke vegotineke bingehîn bi nirx dibe û dibe dînî. Em êdî bi vî şêwazê zîhniyetê yê di warê hûnandin û sazîbûnê de sînor nas nake rû bi rû ne. Ev pergala têkiliyên hiyararşîka derketiya holê, nîzama otorîter a sazî, zordestî û mêtingeriya pêşiye, Ev nîzam bi mejiyê mîtolojîk ê rehên wê digihîjin sîstema baviktiyê û qalibên zîhniyeta çavkaniya xwe sîstema baviktiyê ne bi temamî tê rewakirin. Di qonaxên cûr be cûr de em vê pêşketinê li cem gelek komên mirovan dibînin. Her çiqas di warê şêwe, kêm û zêdebûna wê de wek hev nebin jî, mejiyê zordestî û mitîngeriyê ferz dike nabe ku hisî be. Heta ku negihîşe asta analîtîk û bi dafik û xasûkiyên ji çanda nêçîrvaniyê re nebe yek, nabe zîhniyetek rê li ber pirsgirêkên civakî vedike. Ev zîhniyet ji bo fonksiyona xwe ya bingehîn veşêre, neçar e ku efsaneyên sexte û qelp biafirîne. Hemin mirov dikare bibêje mejiyê bûyeran dihûne û mejiyê hissî di nav hev de xwedî rê û resmên gelekî erênîne û sazîbûna xwe afirandine. Eger mirov bi tevahî cîhana zîhniyetê weke ya desthilatdariyên hiyerarşîk bibîne rast nîne. Ji ber vê yekê ye ku bi qasî şerên eşkere, em şerên fikrê û qalibên zîhniyetê yên bê aman di van pêvajoyan de gelekî dibînin. Gelek bûyer û diyardeyên em ji wan re şerê îdeolojîk dibêjin, gelek şêweyên dînî, felsefî, etîk û hunerî yê derdikevin pêşiya me, em bi vî awayî dikarin dakevin reh û rîşên wan. Şerên em pirî caran li cem dînan û di mîtolojiyan de dibînin, di cewherê xwe de têkoşînên polîtîk û aborî ne. Şerên desthilatdariyên siyasî û ekonomîk, heta serdema zîhniyeta kapîtalîst, timî xwe di kirasê dînî û mîtolojîk de nîşan dan. Dewlet avahiyên hiyararşiyê yên bi sazî û mayînde bûne temsîl dike. Temsîla ferdî ya avahiyên desthilatdariyê ya veguherî sazîbûnê têkiliya xwe bi civaka çînî re ya ku bi bajarvaniyê pêş ketiye heye ku em di dîrokê de jê re şaristanî dibêjin. Çînayetî û bajar zêdetir bi sîstema kapîtalîst re dibin têgîn. Lê hînê girîngtir ew e ku mirov reh û rîşên wan rave bike. Mirov nikare ti têkiliya civakî ya ku derketin an jî kokên wê baş nehatibe ravekirin bi awayekî temam û têr û tijî nayê binavkirin. Pêkhatina bajar hînê bi temamî ji hev nehatiye derxistin. Bi kêmanî bi qasî derketina kapîtalîzmê girîng e û divê were ravekirin. Ez bi xwe yeqîn dikim ku mirov ji bajar re bibêje proto-kapîtalîsta pêş wê ne şaş be. Çawa ku bazar Meydaneke ku kapîtalîzm xwe li ser xwedî dike, pê bi gewde dibe û têkiliyan datîne, mirov dikare bajar jî weke mekanê bazarê yê pêşketî û mayînde bi nav bike. Têkiliya wê bi mijara me re ew e ku mekanê pêşketî yê mejiyê bûyeran dihûne xwe dispêre hebûna bazarê. Bajar bi xwe ji bo avabûna civakeke mezin, amûr û navgîn e ke. Ji ber bazarê, hewcedariyê xwe bi mejiyekî analîtîk û mucerred heye. Cihekî welê yê têkiliyan e ku dinya mîtolojîk û dînî ya hînê zêdetir bi aqil rabûn, bi zanistî tevgeriyan û ewqasî jî berevacî kirin, pê re rê li ber pêşketina felsefeyê vekirin û di encamê de bûyerên dîrokî bi lez kirin. Zêdetir bi mejiyê analîtîk kar û xebatê dike. Cîhana têgînan a neberçav kengê xwe di hunerê de nîşan da, bajar hînê biheybet û balkêştir bû. Bajarê bi vî rengî, cîhana şiklên li naverastê ji bo her cure bêbextî û dahfikê lotikan didin û têkiliyên spekulatîf ên sînornenas û ji mejiyê hisî hatiye şûtin ber zîhniyeta civakê dide. Di nav bajêr de aqil pêş dikeve. Lê xisletên wî çi ne? Zêdetir rohiniyê yan jî tariyê çêdike. Bersiva rast a pirsên bi vî rengî hê bi temamî nehatine dayîn. Gloka têkiliyên sereke yên civaka bajêr çêkirine, şer û mêtinkarî, desthilatdarî û çînayetî ye. Di nava xwe de bi piranî rê li beşekî civakê vedike ku xwe dike çîneke din û tebeqe li dijî hawîrdorê jî bi temamî saziyeke qirkirinê ye. Komên ji derveyî bajaran, her çiqas îfadeyên wan ên dînî û mîtolojîk têkiliya xwe bi mejiyê analîtîk re hebin jî zêdetir bi roleke pozitîf radibin. Di serî de xwedayên wan, cîhana wan a baweriyê, dinya wan a bi hisên samîmî barkirî nîşan de. Dost, dilovan, dilovîn û bi mehder in. Êşan kêm, zehmetiyan hêsan dikin. Formên dînî û mîtolojîk çiqasî bûn bajarê, xwedayên wan jî neberçav bûn, diceribandin û ceza dikirin û xwe xistin postekî ku diviyabû her kesî lavahî li wan bikira. Êşê bi mirovan din kişandin û zêdetir ji hukimkirinê hez dikin. Ya rastî tişta hatî serê dinyeya malê ketî bazarê û di nav destan de digere tê nîşandan. Xwedayên bajar û bazarê di nav hev de ne. Kengî têkiliyên komên mirovan ên klanê yên bi rêya xizmtiyê bi hiyaraşiya desthilatdariya jor ve girêdayî têkiliyên malbat, eşîr û qebîleyê parçe bûn çînayetî pêş ket. Komên jor dibin dewletdar, komên şêr jî dibin komên têne rêvebirin. Ev pêvajo jî bêrehm e û dike ku mirov li hemberî xwe xerîb û biyanî be. Bi paşketina mejiyê hissî ve têkiliya wê heye. Çiqasî çînên bindest girêdayî komên rêveber ên Çîna serdest bin, ev rêveber serweriya xwe ya zîhniyetê jî ewqasî rewa dikin û ketîbûna xwe ya exlaqî jî didin erêkirin. Ev rewş kêliya herî bi lanet a bindestan e. Bi zordarî mitînkariya ser xwe erê dike û ev jî nîşan dide ku ji herdû mejiyan jî êdî bi temamî mehrûm e. Bêparmana ji zîhniyetê di nava civakê de rewşa herî neyînî û deklase îfade dike. Li serê herî jor çiqasî mejiyekî bûyeran ji bo bendekirinê dihûne û bi awayekî neberçav dike qurban hebe, li herî jêr û binî jî ewqasî bêaqilî, parsektî û koletî heye. Eger em dîrokê ji aliyê zîhniyetê ve dabeşî deman bikin, em dikarin wiha bibêjin, Serdemên pêşî berî zayînê di navbera salên pênc hezarî û piştî zayînê salên pênc hezarî bi giranî ji qonayê mîtolojîk û dînî pêk tên. Serdema navîn a teolojîk salên pênc sed û hezar û pênc sedî piştî zayînê ji senteza dîn û felsefeyê pêk tê û serdema hemdem a ji salên hezar û pênc sedî piştî zayne û heta roja îro cihêbûna felsefe û zanistê îfade dike. Bi dogmabûyîna mîtolojiyê re dîn pêk tê. Mirov bi temamî nikare ji mîtolojiyê re dîn bibêje. Ji bo dîn şêweyên bawerî û perestinê yên naguherin hewce dikin. Bi tevahî hûnandî ye. Bingeha dînî bawerkirina ji bûyerên hûnandî ye. Aliyê wê yê bi tenê erênî ew e Ku di gavavêtina fikra ne ber çav de telşên mezin di nava civakê de vedike, zorê dide fikra felsefî û zanistî û ne bi destê xwe ji wan re zemîn amade dike. Fikra zanist û felsefeyê bi fikra dînî re di nava pêwendiyeke diyalektîkî de pêş dikeve. Şopên kûr ên dînî li ser wan hene. Felsefe her çiqasî çavkaniya xwe mejî be jî bi giranî bûyeran dihûne û bi çavdêriyeke objektîf re timî têkildar e. Bi tevahî têkiliya xwe ya bi mejiyê hisî re qut nake. Şêweyê fikra mucerred û neberçav şêweyê fikra herî payebilind e. Kêrhatina wî ya ji bo zanistê ji ya dîm pêştetir e. Ya rastî zanist zêde cudahiya xwe ji felsefeyê nîne. Mirov dikare zanistê weke felsefeya bingehê xwe yê ceribandinê xurt şîrove bike. Bi çavdêrî û ceribandinê hewl dide her du xwezeyan manedar bike. Ya rast jî ev e. Lê pirsa dîn a çima bersiva wê nîne û ev kêmasiyek wê ya girîng e. Mirov bersiva xweza çawa ye bide, ev nabe bersiveke têr û tijî ya ji bo jiyanê. Gerdûneke gelekî mezin heye. Nabe ku mirov wê weke bêarmanc çima heye û bê sedem hebûna wê bibîne. Ev yek li gorî daxwazê nîne. Zanista nikaribe ji bo jiyanê bersiva pirsa çima bide, bivê nevê wê di encamê de ji bo desthilatdariyê bibe amûrê kolekirinê. Ez weke tezeke xurt pêşkêş dikim ku zanist ji ber têkiliya xwe ya bi zîhniyeta kapîtalîst re ji felsefe û dîn cihê bûye. Ez vê teza xwe wiha dikarim piştrast bikim. Dîn û felsefe û heta mîtolojî, bîr û nasnameya civakê hêza parastinê ya zihnê wê ne. Gelekî bereva jî bikin û bikin dijberê xwe jî ev yek rastiyeke civakî ye. Civakeke têkiliya wê ya bi bîr û dîroka wê re hatibe qutkirin, wê zanista wê bi vî rengî di xizmeta desthilatdariya rojane de be ku ew jî kapîtalîzm e. Di kapîtalîzmê de mîtolojî, dîn û felsefe ketine rewşekê hema bêje pênc pere nakin. Çima? Bersiv eşkere ye. Bi hezar salan felsefe, dîn û destanan rê neda kapîtalîzma di telş û terkên civakê de ketibû kemînê. Wan kesên faîzxwir û spekulatorên bi buhayê alavan lîstin û kareke neheq bi dest xistin şermezar kir û ew di civakê de nerewa îlan kirin. Di fikra civakê de heta dîn, felsefe û efsaneyan cihên xwe parastin û mejiyê hissî giraniya xwe dewam kir, mimkun nîne kapîtalîzm bibe ya sereke. Ti desthilatdarî di vê rewşa zîhniyetê de ango di rewşa exlaqî de nikare kapîtalîzmê rewa bike. Nîzama civakî aborî ya xwedispêriyê nikare biparêze. Sosyolog Max Weber mezhebê xrîstiyantiyê protestaniyê Weke mezhebê ji kapîtalîzmê re zemînê zihnî amade kirî û weke cîhana zihnî ya rê dayê kapîtalîzmê binav dike. Ev şîroveya ku para xwe ya rastiyê gelek e, divê mirov wê ji du aliyan ve rexne bike. A. Protestanî bi xwe dînekî qelse, nêzîkî zanista bi şêweyê kapîtalîzmê ye. Ya girîngtir, serdema dînên milî dide destpêkirin. Bi awayekî qonaxa pêş milletparêziyê ye. Milletparêzî jî ji îdeolojiya xas a kapîtalîzmê ye. Eger mirov di vê çarçoveyê de li şerên mezin ên dînan ên li Ewropayê binere, ev ê rê li ber maneyeke temamkertir veke. Li devera dîn lê herî qels yan jî li cografya nû bûyî protestan, ango Hollanda, Îngilîstan, Dewletên Yekbûyînê Amerîkayê, cara pêşî derfet û îmkanê serketinê bi dest kapîtalîstan ketin. Li van welatan di heman demê de her cure mezhebên ji rê derketî bi cih bûne. Ez li vir ortodoksiya dîn jî naparêzim. Ya ez dixwazim bibêjim ew e Ku exlaqê protestaniyê, exlaqê herî qels ê xirîstiyantiyê ye, ji lewra bi hêsayî rê dayê kapîtalîzmê. Ez di vê nuqteyê de ji we ber cihê dibim. Ya ew erênî dibîne, ez jî weke neyînî şîrove dikim. Be. Weke paradoksê xuya bike jî, di dawiya meşa dirêj a dîrokî ya zihneta dînî û qonaxa wê ya herî qels de bi giştî zîhniyeta kapîtalîst rewa bûye. Ez zanistê ji sedî sed weke berhemeke pêşketina kapîtalîzmê nabînim. Ya qewim yê ew e ku li qonaxa pêşketinê ya bêşans rast hatiye. Ew jî ew e ku şoreşa zanistî û şoreşa ekonomîk a kapîtalîst li rojavayê Ewropayê hema hema di heman sedsalê de pêk hatine. Avakirên zîhniyeta kapîtalîzmê, ev hevdemiya her du bûyeran weke kapîtalîzmê zanist derxistibe holê nîşan dane û bi vî awayî dereweke mezin li çûna rastiyekê danîne. Bê guman kesên di warê zanistê de kêrhatî û civaka kapîtalîzm di navê de bilez pêş diket di zik hev de bûn. Lê ev xisûs bi ti awayî rê nade wê totolojiya ku dibêje zanyaran kapîtalîzm derxistine holê. Nakokiya zanyaran bi fikra dînî re hebû, lê piraniya wan jî di wê astê de bûn ku li xwe daneda anîn guh bidin zîhniyeta kapîtalîzmê. Ya divê mirov bibêje ew e ku kapîtalîzmê çawa ji mal, ji spekulasyona peran, kar, sermaye, bi dest xistiye. ji tevahiya şêweyên fikrê sûd wergirtiye. Bi tevahî formên fikrê li weznê xistine û yên bi kêra wê hatine bi şêweyê dibistanên dînî yan jî felsefeyê hilanîne bi navê lîberalîzm û postivîzmê ji nû ve xistine piyaseyê. Ya bêhtir jiyê xemgîniyê jî ew e ku jê hatiye wan weke cawekî nû bin bi kareke gelekî zêde bifiroşe, ango wan bike zîhniyeta serdest, hostatî yan jî xasûkiya wan bide qebûlkirin. Mirov zîhniyeta kapîtalîzmê dikare bi geleka wayan bi nav bike. Berê pêşî mirov dikare ji bo wê bibêje qetqetokî û bi serhevkirî ye. Dikeve her rengî û qalibî. Tehlûkeya wê ya xapandinê zêde ye. Ji dogmayên herî hişkên dînî dogmatîktir e. Ji felsefeyên herî mucerred berradayîtir e. Spekûlatîf e, ji pûtperestiyê jî wêdetir pûtperestiya pozitîvîzm û lîberalîzmê dike. Bi pozîtîvîzmê zanist xesandiye û bi vî awayî li dijî cîhana bawerî û exlaqê rakiriye, bi lîberalîzmê jî ferdparêziya canê civakê stendiye, veguherandiye xwedayetiya dewletparêza netewe ku heta bi qirkirinê biriye. Ti zîhniyeta dînî bi qasî zîhniyeta kapîtalîzmê rê li şer, zordestî û şkenceyê venekir. Ti ferdê civakê bi qasî zîhnê ferdê civaka kapîtalîzm tê de bi ser ketiye, bê berpirsiyarî, nefsokî, zalim, qirdike, asîmîlasyonîst û dîktator nîne. Weke sîstema yekdestdar a li ser cîhana mal û peran hatiye avakirin kapîtalîzm, wexta zîhniyeta xwe ya fînansê ava dike, Civaka mirov bi qasî ti Nemrût û Fîr'ewnî neaniye hişê xwe bi qalibên zîhniyetê ve girê de û li hemberî pûtên herî rezîl mirovatiya global dibe sucûdê û mirov wê wextê tenê dikare behsa têkçûna zîhnî û rizînê bike. Gelekî girîng e ku mirov zîhniyeta kapîtalîzmê hinekî din ji nêz ve hûr bikole. Berê pêşî divê ez bibêjim ku yekalî binavkirin û ravekirinên kapîtalîzmê Encama xebatên zîhniyetên bi giranî di bin bandora sîstemê de ye. Şîroveyên bi vî rengî li cem anarşîst û marksîsên herî zêde îdia dikin civakinasên zanistî ne û herî zêde antîkapitalîst in têne dîtin. Marks bi xwe jî binesaziya ekonomîk ji bo tevahiya formên hiqûqî, siyasî û îdeolojîk weke çavkaniya ravekirinê bi cî kiriye, Belkî jî yek ji sedemên bingehîn ê serneketina sosyalîzma di rêya wê de şerên mezin hatin kirin ev e. Divê em vê xisûsê baş zanibin ku tu koma mirovan demeke dirêj forma zîhniyetê nas neke, neceribîne wê nikaribe şêwazê jiyana madî ango jiyana ekonomîk ava û sîstematîze bike. Analîzên li ser sîstemê yên pêşketina zîhniyetê di tariyê de dihêlin, ew bi xwe jî ji hegemonya sîstemê re xizmetê dikin. Her çiqas dijber rawestin jî wê nikaribin xwe ji xizmetkariya wê xilas bikin. Sîstemên serdest beriya her tiştî vê serdestiya xwe bi sazîkirina zîhniyet û siyasetê misoger dikin. Jiyana maddî jî bi tenê di vê çarçoveyê de tê sererastkirin. Îdeya Marx a dibêje, Ez diyalektîka Hegel rast dikim, berevaciyê tê zanîn, ew piştrast nekiriye, ew zêde dixape. Êdî baş hatiye fêmkirin weke asta herî jor a metafizîkê, îdealîzma Hegel di pêlika diçe dewleta netewe ya Alman de yek ji gavên pêşî ye. Hînê beriya wî, avakerê îdeolojiya protestanî ye Luther û Emil Kant ê li dijî objektîvîzma hişk-subjektîvîzmê hinekî jî exlaq li ber çav digire tên. Ya rastî Karl Marx jî weke nakokî xuya bike jî ev xeta proleter bi navê sîstema antîkapîtalîst dewam kiriye. Di encamê de îdeolojiya elman ango zîhniyeta wê bi şêwazê faşîzm û pêşengiyên mîna Hitler bi encam bûye. Di pirsgirêka zîhniyetê de yê li vê tehlûkeyê herî baş hayl bûye fîlozofê elman Nîtşe ye. Şêwazê xebatê yê Nîtşe li ser zîhniyetê dijberiyeke rastî ya modernîteya kapîtalîst e. Kêmasiyeke mezin e ku nehatiye pêşxistin, paşê felsefeya siyaseta wê nehatiye kirin û bi cîh nehatiye anîn. Fîlozofên fransî, Deleuze, Guattari, Fakoult û her wekî din û hewldanên Gramsci yê Îtalî yên derengmayî gelekî kêm in û ji aliyê siyasî ve bi sazî nebûne. Jixwe ya bi sosyalîzma pêkhatî bi ser ketî, herî kêm sed û pêncî salî bi navê çepgiriyê hevkariya objektîf a bi modernîteya kapîtalîst re ye. Ezmûnên Sovyeta Rûsyayê û Çînê vî hukmê me bi awayekî balkêş piştrast dikin. Ez hêvîdar im ku di dabaşên peywendîdar de li ser vê mijarê bi awayekî berfireh rawestim. Ji anarşîstan ne Qasim ji yên pêşî yên kevin di serî de Proudhon, Bakunin û Kropotkin rexneyên wan ên li ser derketina kapîtalîzmê di gelek waran de mirov rohnî dikin. Aliyê siyasî û îdeolojîk hînê baştir didîtin. Lê ji ber ku nekarîbûn fikrê xwe bi felsefe û sazî bikin û dîsa ji ber ku haya wan ji exlaq û dîrokê tine bû li gorî analîzên dawî, naçar di destê kapîtalîzmê de bûn metayeke îdeolojîk. Her wiha divê ez bibêjim ku xebateke zîhnî bi siyaseteke hostekarî, exlaq, dîrok û pratîke re nebe yek, çare nîne yan wê ji aliyê dijberên xwe ve were bikaranîn, yan wê were tinekirin, yan jî were asîmîlekirin û bi vî awayî were bêtesîrkirin. Cihê xemê ye, ya ku hatiye serê antîkapîtalîstan weke dîldîrokê de gelek mînakên wan hatine dîtin, di serî de xirîstîyantî, budîzm, zerdeştî û manîtî hatiye serê heman rêwîyên vê rê û heman çarenûs parve kirine. Ez hema divê di cih de bibêjim ku ez îdia nakim van doktorînan badilhewa çûne û mirov nikare ji çarenûsê xilas bibe. Eger wisa bûye, ji xwe ne hewce bi nivîsandina van hevokan dikir, ne jî maneya ehlaqê azadiyê hebû. Ya ez dikim rexneye. Eger di roja me ya îro de, ya rastî di nava yekparebûna dîrokê de qonaxa dawî ya şaristaniyê kapîtalîzm bi şêweyê xwe ya hat binavkirin û li hemberî spartekên wê yên dîrokî, bixwaze xwe bigihîne sîstemeke alternatîf a serketî, divê felsefeya siyasetê, sazîbûna siyasetê û di jiyana madî de çalakiyên wê bi pêşengiya xebatên yekpare yên zîhniyetê bi eşq û şewq di zik hev de werin hûnandin. Di hegemonkariya sîstema kapîtalîst de, tevî ku cihê zora eskerî û siyasî gelekî girîng e jî, ya esas civakê bi çanda endûstrîalîzmê teslîm digire û heta mirov dikare bibêje tevizîne. Eger gotin li cih be, mirov dikare destnîşan bike ku zîhniyetên komên di bin bandora sîstemê de ji meymûnên nêzî cinsê mirov paştetir in û bi hêsayî sîstem dikare wan bireqisîne. Nîzamê li baxçeyê heywanan ya rastî mînakeke baş e ji bo mirov fêm bike çawa civak bi awayê baxçeyê heywanan li gorî xwe sererast kirine Gelek fîlozof destnîşan dikin û dibilînin ku çawa li baxçeya heywanan heywan ji bo temaşekirinê ne, sîstemê jî civa kiriye civakek ji bo temaşekirinê. Di serî de bi sê seyan, ango, îndustriya seksê, paşê û di zikev de îndustriya sineet, çand, huner û sporê bi kampanyayeke berfireh a reklama medyatîk, sîstem timî mejiyê analîtîk û hisî bombe dike, bi temamî bêkêr dike Û kengî civa ketîne asta temaşeker, fetha wê ya zîhniyetê temam dibe, diseride. Ev civak ji tesîmgirtinê jî xirabtir, civakek welê ye ku sîstem çawa bixwaze welê rê vedibe û îdare dike. Ya rastî ezmûna faşîzmê ya di warê civaka temaşekirinê de têk niçû. Serekên wan têk çûn. Lê di şerê sar de û piştî şerê sar, şîrketên fînansê yên global û dewletên netewe li ser tevahiya komên mirovan serwer kirin. Ya qewimî di serî de ji demên Sumer, Misr, Hind, Çîn û Romayê ji fetha dama sîstemên împaratoriyên bihêz li ser civakan qat bi qat bihêztir pêk hat. Piştî qonaxên mitîngerî û emperyalîzmê, qonaxa împaratoriya kapîtalîzmê qonaxa asta herî jor a hegemonya wê ye. Her çiqasî bi awayekî berçav kaotîk be û gelek nîşaneyên rizînê pê re bêne dîtin jî, sîstem gelekî bi civakê dilîze, ango dike ku hegemonya zîhnî têra xwe tevlî hev bibe ku mirov nikaribin ji navê derkevin. Bi vî awayî dixwaze kaotîkbûna xwe û nîşaneyên rizînê telafî bike veşêre. Di gihîştina vê qonaxê de weke îndustrî, pêşkêşkirina seksê rola xwe diyar kere. Mirov xistine rewşekê ku serketinê di hêza seksualîteyê de dibînin. Lê têkiliya cinsî di jiyana tevaya zindiyan de weke fonksiyoneke hayjixwebûnê û bêserûbûnîkirina wê de roleke mirov jê hîn bibe bi cîh tîne. Ji zindiyên yek şaneyî bigirin heta cinsê mirov fonksiyona seksualîteyê mirov dikare bi vî awayî ravebike. Ji lewra manedar û heta pîroz e. Komên mirovan jî di tevahiya dîrokê de şêweyekî bi vî rengî yê şîroveyê esas girtine. Bi tevahî lêkolînên antropolojîk jî vê şîroveyê piştrast dikin. Eger têkiliyek an jî têkiliyên divê nebin meta ango îndustrî hebin, pêwîst e ku di serî de têkiliyên cinsî bên. Ji ber ku têkiliya cinsî têkiliya xwe bi pîrozbûna jiyanê, bi bilindî û meznahiya wê û domdariya wê re heye. Têkiliyên cinsî divê zêdetir ji rê neyin derxistin ji ber ku berpirsyariya wê heye ku jiyanên din nexe tehlûkeyê. Bikaranîna seksualîteyê mirov dikare bibêje yek ji amûrên hegemonîk ê bingehîn ê sîstemê ye. Ne tenê kiriye meta û wergerandiye endustriyeke mezin, di civakê de xwedatiya falûs a hindî hem rizandiye hem jî çil carî jê bihurandiye û dînekî mêran ê cinsparêz û serwer pêk aniye. Nexasim her mêr vî dînê nû weke nîşaneyekê di serî de wêje, li serê quncika hunerê datîne û bi temamî dike fena amûrekî narkotîkê. Li ber vî dînê seksualîteyê narkotîkên kîmyewî jî nabin tiştek û heta mirov dikare bibêje hîçin. Bi tevahî ferdên civakê bi reklamên medyatîk, ne bi tenê bi reklamên ji rêzê, bi kampanyayan kirine kesên di warê seksualîteyê de ji rê derketî. Ciwan, pîr û kal û heta zarok ferq nake, her kes tê bikaranîn. Ji xwe jin kirine weke amûrekî herî pêşketî yê seksualîteyê. Ew bi zîhniyeteke wer mehkûm kirine ku bi qasî serê derziyê beşekî wê bi awayekî cinsî xîtab neke, mîna pênc qurij qîmeta wê nîne difikire. Malbata pîroz kirine dergeheke seksualîteyê. Ji dayika pîroz û xwedawendiyê pîrejineke bêkêr li dawiyê maye. Rewşeke gelekî xemkîn û xemgbar e. Bi rêya sunnî ya avisiştinê jin bi temamî kirine amûrekî seksualîteyê û ev yek gihandine asta herî jor. Rewşa berovajî jî li gorî sîstemê gihiştiye wê astê ku mirov nikaribin xwe lê ragirin. Anîna pir zarokan di cewherê xwe de rêwresmeke civaka bavikan e. Lê bi teknîkên bijîşkî jinên tebeqeya jêrîn kirine mîna makîneya zarokanînê. Bi vî awayî karekî zehmet ango gihandina zarokan jî dixin stûyê xizanan û bi vê riyê hewcedarîya bikarkerên ciwan jî tê tedarikkirin û li aliyê din jî malbeteke riziyayî tê afirandin. Ango bi kevirekî çend nîşanan bi hev re radikin. mêr û jinên tebeqaya jor bi zarokên sunnî, kurê hewiyê û xwedîkirina heywanan têgîna zarok dirizîn in, qaşo pêkê masiya ewlad tedarik dikin û bi vî awayî hewl didin heta dawiyê seksî bimînin û bi awayekî ji xwe biçin dînê nû yê seksualîteyê ritualîze dikin. Encam, Şêniyên zêde yên bêmane ku mirovatî nikare di binî de rabe, bi kariyeke di dîrokê de hîş nehatiye dîtin û pêsîrdengiya hawîrdoriyê kiriye ku mirov nikaribe vî barî rake. Mirovatî wê çawa ji heqê vê pirsgirêkê derkeve? Ez difikirim ku di sosyolojiya azadiyê de hûr û kûr li ser vê mijarê rawestim. Wexta çand dibe îndustrî ango bi gotineke din, wexta bi berfirehî bibe metayeke hilberandinê dibe duyemîn amûrê bi bandor ê koledariyê. Di çarçove û maneyeke teng de mirov dikare çandê weke cîhana civakan a zîhniyetê bi nav bike. Sê mijarên xwe yên bingehîn hene û ew jî ev in, fikirkirin, ecibandin û exlaq. Di nava sed salan de desthilatdariya ekonomîk û siyasî di nava sîstemê de dor li hêmanên çandê girtine û kirîne. Di tevahiya dîroka şaristaniyê de hêmanên çandê hemû bi xwe ve girê dane û ev yek ji bo rewabûna wan şert e. Erkdarên aborî û desthilatdariyê pir zû haya xwe ji vê xisûsê çêbûne û tedbîrên di vî warî de ti carî dereng nexistine. Asîmlekirina çandê ji aliyê desthilatdariyan ve heta bi damezrandina demên hiyaraşiyê ve diçe. Amûrên wan ên bingehîn ên rêveberiyê ne. Eger hegemonya çandî nebe, nikarin yekdasariya aborî û desthilatdariyê rêve bibin. Sîstemên xwe bi mêtinkarî û darê zorê rêve dibin. Tenê bi talanên demkurt dikarin xwe li ser piyan bigirin, wexta tiştekî talan bikin nemîne jî xwe bi xwe bi hev dikevin an jî hildiweşin û belav dibin diçin. Di şaristaniya kapîtalîst de rola çandê gelekî girîng e. Weke tavayiya zîhniyeta qadên civakî çand berê hat asîmlekirin, ango li gorî desthilatdariya siyasî û aborî hat hûnandin û paşê li tevahiya komên dinyayê ango netewe, gel, dewlet, netewe, civakên sivîl û şîrketan hat belavkirin û xistin îndustriyeke mezin. Wê je zanist, felsefe, qadên din ên hunerê û qadên sereke yên weke dîrok, dîn û hiqûqê kirin obje û bi vî awayî kirin meta. Pirtûk, fîlm, rojname, tîvî, înternet, radyo û amûrên wekî wan, fena metayên vê endustriyê kêr hatîne. Li vir metayên çandî rê li ber hatineke mezin a aborî vedikin, tevî vê jî fonksiyona wan ya herî hilweşîner di êsîrgirtina zîhniyetê de bi awayekî di dîrokê de hîç nehatiye dîtin bicîhtînin. Ango mirovan ji dewaran jî wêdetir dikin çîneke, neteweyek, eşîrek û her cure cemaeta maneya xwe wendakirî, bi kurtî girseyeke mîna meymûnên nefsokî bê ser û ber û çeloxwarî diafirînin û pê dilîzin. Mîmarên wan ên sereke dewletên netewe ne, şîrketên global û yekdestdarên medyayê ne. Ji bilî hatina peran û çûna wan ti tiştî civakê wan eleqedar nake. Derdorên herî xisan kirine jî xistine rewşekê ku nikarin bifikirin û tenê xeyal dikin rojekê gelek peran bi dest bixin û li gorî kêf û dilê xwe bijîn. Bala xwe bidinê, xizankirina mirovan weke diyardeyeke çandî tê bikaranîn. Di wan serdemên navîn de jî ku em wan naecibînin, xizanî weke sedema îsyanê tê qebûlkirin, lê di bin hegemonya çandî ya fermî de bidestxistina heqdestekî bûye armanc û hedef Ev jî serketina çandî ya sîstemê nîşan dide. Îndustriya çandî û îndustriya seksê bi hev re dibin serwer, ango mirovan bi reza dilê wan êsîr digirin û heta vê yekê weke azadiya li herî asta bilind bi nav dikin. Ji sedî sed diyar e ku ev stûneke bi hêz e ku rêveberî ji bo rewabûnê xwe dispêrê. Qonaxa împaratoriya globalîzmê bi tenê bi îndustriya çandê mimkun e. Ji lewra têkoşîna li dijî hegemonya çandî têkoşîneke dijwar a zihnî ferz dike. Li dijî şerê vê sîstemê yê asîmîlekirin, fetihkirin û bi rêya endustriya çandî dimeşîne, heta ji aliyê naverok û form ve neyê birêxistinkirin, şansê serketinê yê ti tekoşîna demokrasî, azadî û wekheviyê tune ye. Ez ê pirsgirêkên di vî warî de jî hewl bidim di sosyolojiya azadiyê de bi berfirehî guftûgo bikim. Di civakan de spor ji destpêkê ve ji bo tevlîkirina mirovan weke lîstikeke amadekariyê bi kêr hatiye. Ji bo mirovan bi awayekî serketî tevlî jiyanê bikin lîstikên sporê amade dikin Mîna ku bi van lîstikan mirovan hînî rola wan a civakê dikin. Nexasim em dibînin ku Împaratoriya Romayê di qonaxa rizînê de hînê nû sporê weke îndustrî bi kar tîne. Gladyatorî bi xwe saziyek bi vî rengî ye. Kapîtalîzmê ji destpêkê ve spor jî bi desthilatdariyê re kir yek û ew ji cewherê wê yê amatoriyê şuşt û endustrîbûna wê ferz kir. Qadeke din a girîng e ku kirina meta û pê civakê ditevizînin. Li şûna ku mirovan bi moraleke bilind û li ser hîmê bedeneke tekûz tevlî civakê bike, hevrikiyeke dînane ya ji bo bidestxistina peran sor dike û civakê jî dixe rewşa temaşekerên bêkêr. Çanda Arenayê ango avêtina mirovan a ber şêran û qetlê gladyatoran weke ruhekî di tevahiya qadên sporê de hatiye bicîkirin. Rekor û çepik di vî warî de du nîşaneyên berçav in. Li şûna dîn û felsefeya kesekî hebe, hebûna tîmekî wî wê ya sporê hînî girîngtir bûye. Piştgirî û alîgiriya tîmên sporê mîna nexweşî û şewbeke ye. Bi vî awayî ji bo rêvebiran dibe amûrekî baş ê rêvebirinê. Mînak rola futbol ji bo rêvebiran bi cîh tîne, kîjan dîn an jî felsefe dikare bi cîh bîne. Kurte bir mirov dikare bibêje, sê se kirin endustrî û bi vî awayî di hunerê rêvebiriyê de xwe gihandin asta herî jor û bilind. Bêyî sê seyan, ne rêveberiya sermaya global ne jî desthilatdariya dewleta netewe bi cih tê. Ez dubare dibêjim, em li vir bi serê xwe seksualîte, çand û sporê xirab û rexne nakin. Em van qadên her tim di pêkhatina civakê de hewce dikin, bi karanîna wan weke îndustrî û dejenerekirina wan rexne dikin. Cîhana ferazî ya di bin hegemonya zîhniyeta kapîtalîzmê de ji aliyê saziyên medyayê yên bingehî ve tê meşandin. Dîsa mûrekî girîng ê zîhnîye, Ferazîbûna jiyanê a seherî jora me jiyana li tî gihîştiyê nîşan de. Wexta bûyereke mîna şer ya herî şer herî bi dehşet jî bawayekî ferazî were nîşandan heye ku ew bi serê xwe karibe exlaq hilweşîne. Jiyana beden û mejiyê mirov ne diceriband, ji berê de jê re digotin jiyana sext e. Navê ferazî lê kirine. Bi vê jiyan ji sextekariyê xilas nabe. Em li vir teknîk û zanista rê û derfet daye jiyana feraziyê gunehbar nakin. Em li vir careke din li bikaranîneke xirab rastên û dibînin zihnê ferd ditevizîne. Teknolojiya serberdayî sîleha herî bi tehlûke ye. Serdestiya kapîtalîzmê li teknîkê û hewcedariya bi rêvebirina milyaran sedema bingehîn e ku sînorên jiyana ferazî berfireh dike. Jiyan êdî nayê jîn, timî dibe ferazî. Mîna ku mirov şipiya bimire û mirî bimîne. Simulakr îfadeyên herî berçav ên jiyana ferazî ne. Mirov her têkilî bûyer û berhemî simule bike pê nabe xwedîzanîn. Ev yek mirovî ehmeq dike. Bi teqlîdkirina tevahiya berhemên şaristaniyê pêşketin çênabe. Hegemoniya çanda teqlîdê tê çêkirin. Di cewherê jiyanê de cihêtiya heyî Xwe nas pêre dubarebûnê. Dîrok bi xwe jî xwe dubare nake. Teqlîd dijberê pêşketinê ye. Jiyana ferazî jî xwe dispêre teqlîdeke bêsînor. Her kes hev teqlîd dike û bi vî awayî wan dişibînin hev. Bi vî awayî keriyên pez diafirînin. Serdema fînansê jiyana ferazî nebe nikare li ser piyan bimîne. Lê bi ehmeqiyeke bêsînor dikare bimeşe, ew jî bi sextetî û jiyana ferazî dibe. Yek ji wezîfeyên bingehîn ên jiyana azad ew e, divê mirov li ber vê jiyana ferazî rabe. Ji bo em jiyana azad bi nav bikin, bi rêxistin bikin û civakan li ser piyan bihêlin, wezîfeyeke bi vê nevê divê em bi cîh bînin. Pirsên herî zêde divê sosyolojiya azadiyê bersiva wan bide di vê qadê de ne. Em serketina sîstemê ya di vê qadê de dikarin ji çend aliyan ve şîrove bikin. Yekemîn, girêdana kêrhatî ya dîn û exlaq bi civakê re siz dike, bi hiqûqa layîq re dixe dereceya duyemîn û bi xwe ve girê dide. Dîn û exlaq bi qasî ku ji sîstemê re xizmetê bikin destûra wan tê dayîn. Hiqûq û layîktî di cewherê xwe de ji bo kontrola civakê bikeve bin desthilatdariya kapîtalîzmê du amûrên girîng in. Ji civaka berê hem beşê arîstokratîk hem jî serfên wê digre nava sermaye û hêza xebatê û ji bo rezervên xwe çêke bi sîle hiqûq û layiktiyê tasfiye dike. Bi tevahî ji holê ranake. Ji ber ku ew amûr in, ji alî şaristaniyê ve gelekî têne bikaranîn, weke gotina dawiyê ya şaristaniyê hewcedariya wê bi wan gelekî heye. Lê bi şertê ku nebin hevparê desthilatdariya wê ya siyasî û ekonomîk û li pêşiya wê nebin asteng. Di dîn de reform û dewleta hiqûqê bi vê fonksiyonê radibin û dibin nîşaneyên bingehîn ên modernîteya kapîtalîst. Kengî civak û ekonomî dikevin rewşa kapîtalîzmê, hingî weke du amûrên bingehîn bi rolên sereke radibin. Di heman demê de pirsgirêkên sîstemê yên zîhniyetê çareser dikin. Ya du duyan, rêbaza zanistî ye. Cihêkirina obje û subjeyê kilîta hegemonya zîhniyetê ye. Bi qasî xuya dike rêbaza zanistî bêyî prensîba objektîvîzmê nabe lê ya rastî ji bo serdestiya subjektîvîzmê qonaxeke pêşe, hewcedarî pê heye. Ji bo mirov karibe bi rê ve bibe divê mirov subje ango kirdar be. Di vê rewşê de bi awayekî xwezayî yên têne birêvebirin jî dibin obje. Tiştê dibe obje yanî dibe eşya jî serdestî lê tê kirin û tê rêvebirin. Eşya weke xweza obje ye. Ji lewra mafê kirdar çêdibe wê bi rêve bibe. Ango ev îfadeyeke bi rêvebirina eşya ji aliyê kirdar e. Mîna amentu ya zanistê be. Cihêkirina obje sûjê reh û rîşên xwe diçin heta dema Eflatûn. Cîhana îdeayan a Eflatûn Ku xwe bi dualîteyên basît nîşan didin, bingehê tevahiya cihêbûnên bi heman rengî ye. Ji xwe em bingehê mîtolojîk ê van dualîteyan bi awayekî harîqulade li cem civakên Sumer û Misrê dibînin. Hiyararşiya jor bi awayekî xwedayî tê mezinkirin û bilindkirin, yên li jêr jî dikin benî û bende. Ev rewşa dîrokî reh û rîşên dabaşê ne. Îfadeya zîhnî ya dualîteyên mîna afirîner û yê tê afirandin, rêveber û yê tê rêvebrin, xuda û bende, kelam û eşya, îdiayên mukemel û nîşandanên wan yên basît hêdî hêdî pêş dikevin û xwe digihînin cihêkirina obje û subjeyê. Cihêkirina beden û ruh jî di vê çarçoveyê de ye. Maneya siyasî ya vê yekê înkara demokrasiyê ye û rêvekirina li olîgarşî û monarşiyê ye. Divê mirov baş fêm bike ku bi kapîtalîzmê zihnî analîtîk kirasê herî hîlekar û bêbext li xwe dike. Borsa ji bo vê yekê rastiyeke balkêş e, qadeke welê ye ku mejiyê bûyeran dihûne zêde jê karê dike. Di nava sîstemê de mejiyê bûyeran dihûne û spekulatîf dibin mîna cêwiyan. Di qada eskerî û polîtîk de jî her wisa ye. Şer li ser xasûkî û hîlekariyê hatiye avakirin. Asta herî jor a çanda Nêçîrvaniyê ye. Mejiyê bûyeran dihûne di qada borsa, polîtîka û eskerî de bi qasî ku li ti devera din nebe bûye amûrekî manîpûlasyon û komployê. Bi qasî serê derziyê cih nade wijdan û hisan. Li aliyekî bi carekê bi bombeyên nukleer û bombeyên din mirov bi hovîtiyeke mezin diqelin, li aliyê din jî li qadeke din bêyî ku dilopeke xwêdanê birijînin Di nava çend rojan de dibe ku milyar werin bidestxistin. Mirov dikare bi hêsanî bibêje kapîtalîzm zîhniyeta xwe bi tevahî di borsa, polîtîka û şer de nîşan de. Kapîtalîzm ji bo karê bike ti nirx û hisa mirovatiyê nîne ku binpê neke. Ya rastî mejiyê ji bo jiyanê bivêne vê hewceyê mejiyê hisî ye. Wexta mirov ji vî mejiyê qut bû wê maneya jiyanê jî hêdî hêdî nemîne. Felaketên ekolojîk mîna nûçeyên qiyametê bin, tehlûkeya li ser dinyayê radigihînin. Berpirsê vê felaketê mejiyê analîtîk e. Ev mejiyê bûyeran dihûne, bi ziman, desthilatdarî, bajar, dewlet, zanist û hunerê xwe xwedî kir û di dawiyê de bû levîathanê global, ango bû împaratoriya dinyayê ya sermaya global. Ji bo rawestandina vî cinawirî hewcedarî bi hewdanên berfireh ên meciyê hîssî heye. Ji bo mirov wî bê zirar bike divê mirov zordestiya wî ya li ser jiyana azad kêm bike. Hê dinya me neketiye rewşekê ku jiyan lê nebe, divê mirov wê bixîne rewşekê ku nikaribe bijî û bimîne. Wezîfeya bingehîn a sosyolojiya azadiyê ew e ku xwe bi awayekî serketî bigihîne teworiya vê çalakiyê û wê rast ava bike ku ev yek bi qasî man û nemanê girîng e. Bi, Ekonomîzm, Fikrên derketina kapîtalîzmê weke encameke xwezayî ya pêşketina aborî dibînin, di vê komê de cîh digirin. Nexasim Marksîzm ji vî alî ve hêsan û besît kirine û kirine ku bi tenê ekonomîzm jê bimîne. Weke ku hewldana kapîtalîzmê mîna modeleke ekonomîk fêm bikin. Ji ber vê yekê fena ku ekonomî û polîtîka danî bin serê quncika civaknasîyê jê re cih veqetandine. Di avabûna dewleta modern de him biryarên di derbarê jîyana ekonomîk de dane weke zanistê hatine disîplînekirin. Ji ber ku kapîtal ango sermaya karê dike, li bazarê buhayên alavan îstîsmar dike, di çêbûna vê fikrê de dibe xwedî roleke girîng. Weke ku ji dîrok, civak, desthilatdarî û tevahiya pêşketina şaristaniyê qut pêşketineke kapîtalîsmimkun be. Meyleke bi vî rengî xuya dike, Bi awayekî paradoksî kesên herî zêde antî-kapîtalîst xwe dihesibînin, bi awayekî kapîtalîzm hîç heq nake, wê li cihekî welê didin rûniştandin, qaşo bi vî awayî li dijî kapîtalîzmê şer dikin. Mirov dikare aborînas û siyasetvanên bi eslê xwe ji Ingilistanê fêm bike. Ji ber ku li vî welatî kapîtalîzm bi ser ketiye, mirov li bendê ye ku ew ekonomiya nû bikin model. Karl Marx li ser vê modelî ponijîye û weke rexneyeke li ekonomî û siyasetvanên Îngilîz hewdanên wî gelekî girîng in û tê re xwe rewşê rave dike. Bêşansî ew e ku berhema Marx nîvcoma û Marxîsên piştî wî jî hatin ew bi temamî karîkatorîze kirin. Yek ji kêmasîya wî ya bingehîn ku mirov dikare diyar bike ew e ku têkiliya kapîtalîzmê bi desthilatdarî û dewletê re bi rêk û pêk analîz nekir û ji hev dernexist. Hewl dayê rola îdeolojiyê diyar bike. Derbarê zîhniyeta kapîtalîzmê de hin caran ravekirinê wî têra xwe xurtin. Lê ew bi nêrîna pozîtîvîzmê ya li bûyeran xapiya. Di dema rohnîbûnê de îdeolojiya ber dilê her kesî pozîtîvîzmê ji zû ve mohra xwe li atmosfera entelektuelan xistibû û wî jî bi nêrîna vê îdeolojiyê ya li bûyeran analîz kirine. Bawer kiriye û gûman nake weke zanista fizîkî mirov dikare zanista civakî jî bike. Ev herewesa wî hiştiye xebata wî ya bi navê Kapital a gelekî hêjaye berdar nebe û kiriye ku mîna pirtûkeke dînî were şîrovekirin. Şîroveyên Lenîn ên di derbarê emperyalîzm, kapîtalîzma yekdestdar û dewletşoreşê de hewldanên ku ji felsefeya dema ronahiyê ne bihurînîne, Dîsa tevî ku gelek fikrên kêrhatî pêşkêş kirine jî, nebûna kapasîteya wî ya bihurandina ji modernîteya kapîtalîst, di serneketina ezmûna Sovyetê de jî dibe yek ji sedemên sereke. Şîroveyên anarşîstan derbarê kapîtalîzmê de jî bi giranî ekonomîk in. Mîna ku kapîtalîzmê bi ekonomîkbûnê mehkûm bikin, bawer kirine ku wê hilweş e. Têgihîştinên bi pozîtîvîzmê seqetbûyî, çi ye ne çi ye, qanûnên zanistê hene. Ekonomî jî zanistek e. Ji lewra qanûnên wê jî hene. Li gorî van qanûnan, ji ber ku krîz û arîşeyê diafirîne, kapîtalîzm sîstemek e ku wê nikaribe bimîne. Eger wisa be, wê wextê divê mirov van qanûnan bi lez bi kêrhatî bike. Encam, kapîtalîzmê hilweşe û li şûnê komînîzmê ava bibe. Li ser hîmê van fikran civak rast nayê binavkirin. Civak bi giştî li derveyî îdeolojiyên dema ruhnîbûnê xwedî sîstemekê û heta kaosekê ye. Ekonomî jî di navê de bi tevahî avahiyên sazî û zîhniyetê yên civakê bi xisletên xwe ji zanistên weke poztîf têne binavkirin cihêne û rewşa wê ya çalakiyan bi piranî xwedî xisletên kaosê ye ku ev yek ji helwestên gelekî cihê yên çalakiyan û çareseriyan hewce dike. Di çarçoveya rûhniya van rexneyan de, em dikarin pêwendiyên di navbera ekonomî û kapîtalê ango nîzama sermayeyê de bidin fêmkirin. Belkî nakok xuya bike lê ya pêşî divê em bikin ew e ku em kapîtalîzmê ekonomî nehesibînin. Eger em kapîtalîzmê weke rejîmeke siyasî analîz bikin, ev dikare me hinekî li kara wê ya di naveroka wê de cih digre serwext bike. Girîng e ku em li vir nekevin redûksiyona dewlet û desthilatdariyê. Ango em ê ji ekonomîzmê ber bi desthilatdariyê ve bi ber bê nekevin. Eger civaknas Max Weber li şûna nirxandina xwe ya bi navê Exlaqê Protestan û Kapîtalîzmê yekser kapîtalîzm weke terîqetekê şîrove bikira wê şansê wî yê ravekirinê zêdetir bûya. Fernand Braudel dixwaze derketina kapîtalîzmê bi hewldana wê ya li bazarê kontrolkirina buhayan rave bike. Marx jî di navê de ev şîrove bi tevahî girîng in, lê kêmasiya wan a bingehîn ew e ku timî xwe mecbûr his kirine mijarê ji awirê ekonomiyê rave bikin. Li gorî min, kapîtalîzmê ji destpêkê ve xwe weke eskerî, siyasî û çandî bi rêxistin kiriye, ji rêwresmeke kevn a rêxistinî tê ku bi xasûkî di serî de dane hevên maddî nirxên civakî desteser kirine, ha vê rêxistiniyê ji sedsala şazdan û pê ve li Rojavayê Ewropayê weke civakeke serdest şikil girtiye û bi gewde bûye. Zilamê bi hêz ê pêşî tevî koma xwe ya Rêbir û Tolaz nirxên civakî yên li dora jin dayikê de seser kirin û em dikarin kapîtalîzmê weke xeleka modern a vê rê û resmê bi nav bikin. Li Ingilîstan û Hollandayê berê jî li bajar dewletên serkêş ên Îtalyayê, Cenova, Floransa û Venedîkê komên kapîtalîst ên pêşî bi dewletê re di zik hev de weke terîqetekê jiyana wan a taybet hebû bi tiştên nû dikirîn bi hostayî pere ji piyasê dimêtin Li bazarên li her devera dinyayê belav bûbûn, bi buhaya alavan dilîstin û bi vî awayî nirxeke mezin desteser dikirin û wexta hewce dikir bê fikar serî li darê zorê didan. Ango kapîtalîzm çalakiya wan komên xwediyê mejiyê analîtîk e. Li hin deveran mirov ji van kesan re dikare xanedan, arîstokrat û bûrjuwa jî bibêje. Ji dizek û heramiyên Serdema Navîn û destpêkê cudahiya wan a bi tenê û girîng ew e ku bi giranî li bajaran rûdiniştin, bi otorîteya dewletê re ketibûn zikev û wexta hewce bikira bi awayekî sernixumandî û di dereceya duyemîn de serî li darê zorê dan. Li gorî xuya dike rêzik û pîvanên ekonomiyê hene. Ew jî li gorî van rêzikan bi mejî û pereyê xwe yê pêşî karê dikin. Eger li dîroka kapîtalê baş hûr û kûr were kolan wê were dîtin ku nirxê vê helwestê bi temamî bi qasî çîrokekê ye. Di şerên mitîngehan de wexta danehevên pêşî ti rêzik û pîvanên ekonomiyê tune bûn. Li Portekîz, Spanya, Hollanda, Fransa û hînê berê jî li koloniyên bajarên Venedîk û Cenovayê raste rast bi temamî bi darê zorê danehevên kapîtalên pêşî bi dest hatibûn xistin. Hem li bazarên welatên nêz hem jî li qadên mitîngeriyê tespîtkirina van rastiyan zehmet nîne. Ji çil heramiyan paşê efendî çêbûne, begzade çêbûne. Mirov ji çil heramiyên modern re efendiyên burjuwa bibêje ev ê ne ji modayê wêdetir be. Dîsiplînên bi navê aborînasiyê fonksiyonên wan ên bingehîn ew in ku ser cewherê meseleyê bigirin. Kîjan Taûrî di van mijaran de pêşkêşiyeke serketî bike, weke berhema sereke lêkolîna wê tê kirin û xela tê didine. Bi qasî zanista diyardeya ekonomiyê ti zanist bi rastiyan nelîstiye û rastî berevacî nekirine. Aqlê bûyeran dihûne, berovajîkirina wî ya herî mezin di qada polîtîk-ekonomiya kapîtalîst de derdikeve pêşiya me. Modernîteya kapîtalîst sîstema bi tenê ye ku xwedî luks e bi temamî li ser vê zanista qelpezaniyê mezin bibe. Ekonomî yan jî bidestxistina objeyên jiyana maddî yek ji pirsgirêka bingehîn a zindîtiyê ye. Ji bo pêkhatina berridandinê ekonomî amûrek e. Sîstema zindî bi rêya metabolîzmayê objeyên li gorî hezma xwe ji derve peyda dike û bi vî awayî hebûna xwe dewam dike. Rêzikeke gerdûnî ye. Bi cihêbûnê berridîn jiyanê domdar dike. Ji bo bi awayekî pir zêde pêşî li pirbûna cinsekî bigire û cinsên din jî ji dagirkeriyê biparêze, ango ji bo pêşî li tunebûna wan bigire timî weznek an jî rewşek li ber çav girtiye. Ji bo mişk pir zêde nebin û nebatan tune nekin, bi mar pêşiyê li zêdebûna wan digire. Ji bo bizin, mîh û heywanên din hemû yên mîna dewaran, giha û nebatan talan nekin, bi heywanên dirinde pêşî li zêdebûna wan girtiye û weznek daniye û rê daye hebûna cinsên wan. Gelo xweza çima bi vî awayî di ber de? Mirov li gorî encamê dikare bersiva vê pirsê bide. Li gorî min, sedema bingehîn a vê yekê ew e, sîstema zindiyan bi vî awayî xwe domdar dike. Gelo mirov ji vê re dikare bibêje hovîtiya xwezayê yan jî dadperweriya wê? Ev guftûgoyeke cihê ye. Dîsa gelo ev yek encama mejiyekî pêşketî ye yan jî têkiliya xwe bi paşvemayînê re heye? Xisûsa tê pirsîn gelo mirov vê mijarê bixe çarçoweya metafîzîkê Ya na jî li gorî min pirseke manedar e û divê mirov van pirsan weke yên di derbarê gerdûnê de bibîne û bi mejiyekî analîtîk li ser raweste. Mirov dikare têkiliya wê bi hebûnparêziyê re deyne. Bersiva mirov bide van pirsan ew e ku Beridîn hostatiyê timî li ber çav digire. Bi awayekî din di rêveçûna gerdûn û zeman de hostatiyek gerra li seredandinê kemaliyetê heye yan jî wer xuya dike. Naxwe em ê beredînê heta bi mirov û pêşketina mirov weke civakeke teng çawa rave bikin. Eger bi tevahî şêr an jî dewar hebûna wê naverast dagir bikirana û belkî jî jiyan ji asta kevzên destpêkê wêdetir neçûya. Beredana bi heybet a heta bi mirov rê li pêkhatineke mîna wijdan û ehlaq jî vekiriye, maneya vê çi ye? Dilovanî û dadperwerî. Mirov vê rêzikê jî wiha dikare îfade bike, Eger fikir yek bûya, gur û mîh wê bi hev re bijiyana. Di vir de jî rêzika gerdînûbûnê veşartiye. Gelo biratiya gur û mîhê mimkun e? Tevgera mirov nîşan daye ku ev yek mimkun e. Ango mirov bifikire û bixwaze ku mirov nabe gurê mirov, armanceke dest jê nabe ya mirovbûnê bi xwe ye. Ji xwe demekê pêşiyên gur û mîhê yek bûn. Piştre ji hev cihê bûn. Her du jî çima bi kêmanî ji bo xwişk û biratiyên nebin yek û nekevin ser vê rêyê. Ev qet nebe weke teorî mimkun e û em li gelek mînakên di vî warî de rast tên. Ez van xusûsan ji ber vê dibêjim. Kapîtalîzm ji bo derketina xwe kêm bûyerên hovane yên em di berridandinê de dibînin ji xwe re weke mînak nîşan dide lê bi mînakên me dan eşkere ye ku ev îdaya wê tewşe. Em dikarin bi bersiveke balkêştir bidin û wiha bibêjin, Ji kevzên destpêkê ber bi kevzên bejî ve, ji wan jî ber bi darên biheybet, ji vir sîstema bi milyonan zindiyên gihaxur heye. Em ê van mînakan negirin. Çima em ê çend mînakên ku weke kansêra berdandinê bin mînak bibînin? Ez divê weke pêşekekê bibêjim ku di qanûnên berdandina xwezayî de cih ji tewriyên derketina kapîtalîzmê re tine ye. Timî artêşa bêkaran zêde dike û bi vê yekê dixwaze heqdesta kêm di rojevê de bigire. Cihê vê prensîba wê jî di nav qanûnên xwezayî yên berdandinê de tine ye. Tespîteke biyolojîk e ku cinsê mirov li ser hîmê civakbûnê hebûna xwe dewam dike û tevahiya qonaxên berdandinê di nava xwe de digire û tevdigere. Eger em zanistê bêyî ku tevlî dînê poztîvîzmê bibin şîrove bikin, divê em baş zanibin ku ev bi xwe tesbîteke muhteşem e. Ez li vir dixwazim bibêjim, çi ev xisleta cinsê mirov, çi hêza wî ya hilbijartina exlaqî û çi jî xisleta wî ya dadgeriyê, ez ê wan di sosyolojiya azadiyê de guftûgo bikim. Ez ê bi kurtî pêşketina ahengdar, ya ku bi beredîna xwezayî ya pêşketina xwezayî re li hev e, bînim ziman. Dema min ev kir, ez ê hewl bidim spat bikim ka çima divê em jiyana şaristaniyê ya xwedespêre mezinbûna zêde ya bajaran û hêmanên dewlet û desthilatdariyê yên bi hiyaraşî û çînayetiyê mîna kulmozan mezin dibin yan di kategoriya zêde weke şêran de yan jî berevajî vê di kategoriya zêde weke dewaran de bicîh bikin. Beriya her tiştî divê ez bibêjim ku bûyerên bi vî rengî Kêm be jî reh û rîşên xwe di berdandinê de hene, lê em dikarin van bûyeran di berdandina mirov de weke nexweşiyekê, ji rêderketinekê, mirovxwiriyekê yan jî bermahiyeke çor şîrove bikin. Her wiha divê em baş fêm bikin ku şêwazê ahenga xwezayî yê berdandinê ev nîne. Pir eşkere û hêsan destnîşankirina rastiya ku bikaranîna xisleteke bermahî sîstema civakî ango xwezeya duyemîn nayê afirandin, ne bese, bi giştî di şaristaniyê de û bi taybetî jî di qonaxa kapîtalîzmê de ya esas ew e ku mirovê weke prensîbeke misêwa û mayînde ya jiyanê şurove bike. Naxwe ji serî ve em ê şîroveyên xwe yên civakî seqet bikin. Fernand Braudel, wexta derketina kapîtalîzmê şîrove dike, vê yekê dispêre hebûna derfet û îmkanên dana ber hev û hêza çavdêriyê. Her wiha ji aliyê dîrokî, civakî, desthilatdarî, çand, şaristanî û mekanî yekpare di zik hev de digire dest, şîrove dike û bi vî awayî pirsgirêka rêbazê jî zelal dike. Li hemberî helwestên postivîst bi îhtiyat e. Karl Marx di bin bandora zêde ya rohnîbûnê de zanista postivîst dike bingehê xwe û ji bo ekonomiyê bike zanisteke têra xwe bi îdaye. Ji ber ku civaknasî hînê bi çarpîkan diçe para xwe di vê rewşê de heye. Di zanistê de misogerî û li ser xetekê qewimîna bûyeran ji zû ve weke amentûyekê di mejîyan de cîh girtibû, bist bûbû. Romantîzmê weke hewl da vê xetê hilweşîne. Berova jî bi îradeperestiyê ji rê derket û bi vî awayî pirsgirêkên zîhnî hê girantir kirin. Helwesta Nîçe ya bi giranî bi mejiyê hîsî, guherbar û li dora xwedizîvir re zêde nehat pêşxistin. Di vê hengameya zîhnî de lîberalîzm hema bêjin lotika de û meydan jê re maye. Kapîtalîzm zanista fizîkî ango kîmya, biyolojî û matematîkê jî di navê de bi pozîtîvîzmê re dike felsefe, bi gotineke rasttir dike dîn û di heman çarçoveyê de rastiya civakî bi lîberalîzmê dike felsefe û dîn. Li ser vî hîmî di şerê îdeolojîk de bi ser dikeve û bi sedsala nozdan re globalbûna sîstemê îdî hema zelal dibe. Jixwe di şerê aboriyê de beriya hingî bi ser ketiye. Em van rexne û şîroveyên xwe hinekî din bi firehî bînin ziman wê baştir bibe. Komên mirovan di nava zihnê xwe de timî li objeyên madî yên pêdiviya wan pê heye geriyane û xwestine baştir bikin, xwarin, bicîhbûn, zêdebûn û parastin timî fikarên wan ên bingehîn bûn. Berê çi didîtin û peyda dikirin qîma xwe pê dianîn. Bi cihbûna di şikeftan de, xwe baştir parastina likeviyên gol û daristanan û qedirgirtina dayika dizê jî ji ber van pêdiviyan bû. Her diçe nêçîrvanî jî dikeve dewrê. Hem xwe parastin û hem jî xwexwedîkirina bi goş çanda nêçîrvaniyê xurt dike. Lê belê ji destpêka civakbûnê ve di navbera berhevkirina pincaran a jinê û niçîrvaniya bi giranî bi destê zilam de tengezariyek û pêşketina beredînên çandî yên cihê têne dîtin. Li her du aliyan jî bûyerên yekalî ango pêşketin û paşketin hene. Yek ji wan her diçe dibe mêrê weke şêran ya din jî gav bi gav dikeve nav çanda jina weke dewaran. Têgihiştinên cihê yên li ekonomiyê cara pêşî bi vî rengî hîmê xwe datînin. Di serdema neolotîke de çanda jinê derdikeve asta herî jor. Piştî dema dawî ya qeşayî, ango ji pazdeh hezar sal berî zayînê ve, ne Xasim li quntara çiyayên Toros Zagrosan gelek cureyên nebat û heywanan dihêle ku mirov bi hûnandina jiyanek mîna cennetê rabin. Ji wê demê heta roja me ya îro çemê mezin ê civakbûnê diherike, bi dîroka nivîskî û şaristaniyê cihêwaztir bû û mora xwe li globalbûnê xist. Rewşa kom û malikên zimanan jî berhemên vê demê ne. Di vê dîroka dirêj a mirovatiyê de xisûsa bi tenê ya mirov dikare li ser kapîtalîzmê bibêje ew e ku mêrê çanda nêçîrvaniyê her ku çûye hegemonîk bûye. Bi qasî ku tê tesbîtkirin çanda neolotîk a di salên deh hezarî berî zayînê de mayînde bûye bi giranî çanda jin dayikê ye. Di pêvajoya berhevkirina nebatan de ji şikevtê derdikeve li kêleka wê li bin holikan bi cîh dibe, tovên nebatan datîne û bi vî awayî rê li şoreşa gund û cotkariyê vedike. Li gorî erdkolanên arkeolojîk ên di roja me ya îro de ev çanda em behsa wê dikin li tevahiya Mezopotamya Jor, ne xasim li hundirê quntara çiyayên Toros Zagrosê, li Biradostiyan, Xerza, Amanos, li herêmên hundir ên quntara çiyayên Torosa Navîn, Newala Çorî, Çayunî û Çemê Helanê tê dîtin. Berhemê zêde hindik be jî êdî didin ser hev û hiltînin. Ne weke têgîn lê weke jewher mirov dikare cara pêşî ekonomiyê di vê dana heva berheman de bibîne. Weke tê zanîn gotina eko nomos yewnanî ye û maneya wê qanûna xaneyê ye. Kengî malbatên li dora dayikê çê bûne bi erdê re mijûl dibin û zêde nebe jî hin qût û zat hiltînin û dixin kewaran. Mirov dikare êdî behsa ekonomiyê bike. Lê ev danê hev û hilanîna qût û zad ji bo bazirganiyê nîne, ji bo malbatê ye. Ji xwe ekonomiya rast û însanî jî ev e. Ji ber ku mirov danê hevên xwe diyarî hev dikin, kes çavê xwe ber qût û zadê hev nade. Bi vî awayî danê hev ji bo mirovan nabe sedema tehlûkeyê. Prensîba mal timayiyê tîne her hal ji vê demê maye. Çanda xelat û diyariyê şêweyekî girîng ê ekonomiyê ye. bi ahenga pêşketina mirov re jî têra xwe li hev dike. Çanda qurbankirinê jî mirov dikare ji vê demê bide destpêkirinê. Hatina aboriya mirovan her diçe zêde dibe, ji ber vê yekê weke hurmeta wan a ji nasnameya wan re şêweyê qurbankirinê jê têgîna xwedeyan re çêdibe. Bi vî awayî mirov dikare meselê fêm bike û bibîne. Ji ber ku bereket malavahi û sipasdariyê hewce dike. Têkiliyeke xwe ya xurt bi şoreşa cotkariyê re heye. Li gorî şêweyê koma mirovan ê beridîne, xwestine xwe bi nasname bikin, xwe mezin bikin, xwestine dua bikin, îbadetê bikin û bi pêşketina cîhana zîhniyê hebûnên xwe pêşkêş kirine. Berhemên arkolojîk vê fikirê bi awayekî balkêş piştrast dikin. Hînê bi awayekî berçavtir têgîna Dayika Xwedawend û Dayika Pîroz jî weke belgeyan li pêşberî me radiwestin. Pirbûna fîgurên jinan jî vê rastiyê tê re xwe piştrast dikin. Lê tehlûkeya tirs jê heye wê paşê bê. Berhemê zêde yê bi pêşketina zêhnî û ezmûnê dikeve ser hev bi diyarî û xelatdayînê naqede, lê mêrê nêçîrvan ê li bend keys û firsendê ye, tevî karê xwe bazirganiya vî berhemê zêde jî dixe hişê xwe û li çanda xwe zêde dike. Li herêmên cuda berhemên cuda zêde dibin û ev yek bazirganiyê dixe dewrê. Berhem pêdiviyên beramberî hev ên aliyan tedarik dike, ev jî bi xwe re pîşê yan jî cara duyemîn dabaşkirina kar a civakî weke bazirganî û bazirgan derdixîne holê. Her çiqas bi fikaran barkirî be jî rewa dibe. Ji ber ku malên têne veguhestin dabeşkirina kar hêsan dike. Ew jî bi xwe re hilberîneke hînê bi bereket mimkun dike. Kengî li aliyekî zad û tevn, li aliyê din jî kanên madenê zêde dibin, bazirganî jî manedar dibe. Dîrok ji salên çar hezarî berî zayînê de nîşan dide ku bazirganî bi awayekî berfireh heye. Li Mezopotamyaya Jêr, dewleta bajêr a pêşî, li dora sîteya Urûkê di salên çar hezar sê hezar berî zayînê de bi pêşketina şaristaniyê re Ji Elam a li başûr rojavayê Îranê û li Mezopotamyaya Jor li herêmên El Ezîz û Melet ya îro koloniyeke bazirganan tê dîtin. Bi vî awayî cara pêşî deriyên mitîngeriyê vedibin. Beriya hingî jî di salên pênc hezar çar hezar berî zayînê de em kolonîvaniya çanda Beriya Urûkê serwer a El Ubeydê dibînin. Ev çand berî dewletbûnê yekemîn çanda bavikan e ku hatiye tesbîtkirin. Bazirganî û kolonî di zik hev de ne. Di berdela dîzik û berhemên tevinê de bi giranî alavên maden û kereste têne veguhestin. Bi bazirgan re bazar jî şiklê xwe digire. Navendên berê yên qurban û diyarîdayînê hêdî hêdî vediguherin bazarê. Bazirganê wê demê li gorî xwe bihayê berhemên herêmên cuda diyar dike û belkî mirov dikare wî weke kapîtalîstê destpêkê binav bike. Ji ber ku bi destnîşankirina buhaya alavan ew wer dibe xwediyê malekî ku heta wê rojê tik kes tê de bi ser neketiye. Em hînê di nava mijarê de ne. Ji lewra divê ez bibêjim, dîsa cara pêşî bi hevguhertina mal û tevgera bazirganiyê rê li pêvajoya metabûnê vebûye. Ji ekonomiya diyarîkirinê ber bi hevguhertina nirxê hînê gav ne hatiye avêtin. Ji ber ku ji bo civakê ya esas nirxa bikaranîna mal û alavan e. Nirxa bikaranînê ji bo tedarîkkirina pêdiviyekê xisleteke mal e. Ji bo mirovan jî nirxa bingehîn ev e. Têgîna nirxê pevguhertinê têra xwe cihê guftugoyê ye. Ji lewra pir girîng e ku mirov wê rast bi nav bike. Li gorî min, Marx jî di navê de gelek kesan ked xistine bingehê nirxê guhertinê ku ev cihê nîqaşê ye. Mirov kedê çi berçav û çi jî neberçav rave bike, timî nirxê guhertinê aliyekî xwe yê spekulatîfe ye. Fara zî em bibêjin, bazirganê pêşî yê Urûkî li kolonîya xwe ya li peravên Firatê xwest dîzikan bi kevirên madenê biguhere. Gelo kî wê nirxê guhertinê diyar bike? Em dikarin bibêjin pêşî wê hewcedariya her du aliyan ya duyemîn jî wê însiyatîfa bazirgan. Eger xwesteka hewcedariyê zêde be, bazirgan çawa bixwaze wê li gorî dilê xwe nirxê diyar bike. Bi hêsayî dikare li şûna yekê du duyan li şûna yekê çaran diyar bike. Tiştekî wê ji vê bigre nîne. Ji wijdanê wî ya rastî hêza wî wêdetir ti tişt nîne wî bigre. Baş e, wê wextê rola kedê li ku ma? Ez li vir bi tevahî faktora kedê li derve nahêlim. Lê ez îdia dikim ku ya diyarker ew nîne. Di dîrokê de di tevahiya bi hevguhertinên mal de mirov dikare vê xisûsê bibîne. Car caran di reqabeta azad a kirîn û firotinê de mirov dikarin di asta wekheviyê de nêzî keda dane bidin û bistînin. Lê ev danûstendineke zêdetir di asta teorîk a ked nirxê de ye. Di pratîkê de ya diyarker spekulasyon e. Di hin rewşan de zêde mal dikeve ser hev. Wê wextê jî nirx û qîmeta wî dikeve binê sifrê. Îcar ji bo îmhakirina mal wekî din hewce bi kedekê heye. Em di vê rewşê de nikarin bêjin nirxê kedê nîne, lê derdikeve holê ku ked xwedî roleke diyarker nîne. Dîsa yê xwediyê şansa afirandina tinebûn û zêdebûnê ye hêza bazirgan bi xwe ye. ji xwe mal bi malan tê hilberandin. Di tevahiya dîrokê de bi keda dane hev a hezaran kedkarên bênav mal tê hilberandin. Baş e, gelo wê kîjan mekanîzmayek karibe berdêla heqê xwediyê keda qeşagirtî bide? Em wexta pîşesazan û heta bi tevahî çalakiyên civakê yên hewcedarî bi wan heye li van zêde bikin, keda zindî jê re tê gotin çiqasî mimkun e ku bibe xwedîbuhayekê ango nabe ku heqdestekî xwe hebe. Seqetî an jî sextekariya ekonomî polîtîka Îngilîzan di vir de li xwe eşkere dike. Çawa ku tê zanîn kapîtalîzmê weke sîstem serketina xwe ya pêşî li gir ava Îngilistanê û Hollandayê bi dest xist. Ji bo kapîtalîzm rewa bibe hewcedariya bi teoriyekê şert e. Nexasim jî hewcedarî bi teoriyekê heye ku kara wê ya spekûlatî veşêre. Çawa ku dînên bazirganiyê yên Urûkê hewcedariya wan bi vegotinên mîtolojîk hebû, pêşkêşkiriya versiyonek wan a nû jî bi zanyarên qaş û ekonomî-polîtîk û di cewherê xwe de jî bi mûcîdên dînî yên nû yên kapîtalîzmê ket. Ya hat avakirin ne ekonomîk-polîtîk bû, dînekî nû bû. Mîna her dînî bû xwedî pirtûkên pîroz û mezhebên cûr bi cûr şaxên xwe jê berdan. Ekonomîk polîtîk berhemeke sextekar û talanê ya mejiyê bûyeran dihûne ye ku ji talana çil heramîyan a kapîtalîzmê gelekî wedetir spekulatîf e, ango bi cudahiya di navbera herêman de lîstina bi buhayên alavan e. Di vê mijarê de teorîya kednirxê bi temamî amûrekî nêçîrê ye. Ez bi rastî meraq dikim ka çawa hatiye hilbijartin. Ez yeqîn dikim ku sedema wê ya sereke ew e ku pê serî li kedkaran bigerînin. Yekî mîna Karl Marx jî, mîna kesekî êm de nêçîrê ketiye nava meseleyê û nekarîbûye xwe ji vê rewşê vede. Ez wexta vê rexneyê dikim, ez êşeke mezin dikişînim. Lê weke erkeke rêz û hurmeta me ya ji bo zanistê qet nebe divê em gumanên xwe eşkere bikin. Eger em hinekî din berfireh li ser van xisûsan rawestin, em dikarin wiha bibêjin, Di dîrokê de em gavavêtina mezin a duyemîn a bazirganan di şexsê koloniyên Asûran de salên du hezarî berî zayînê dibînin. Dikare bê gotin ti despotîzmê bi qasî ya Asûr xwe nespartiye bazirganî û koloniyên bazirganiyê û şaristanî neafirandiye. Di asta global de Cara pêşî yên kolonî û bazirganî di salên du hezarî şeş sedî berî zayînê de pêk anîn Asûr bûn. Her çiqas di heman demê de bazirganên Fenîkîyan pişta xwe dan şaristaniya Misirê û bazirganî û kolonî bi hosayî pêş de birin jî dîsa di dereceya doyemîn de man. Li cem Ingilistanê, mîna Hollanda û Portekîzê her duyan jî di dîrokê de bi zordariyên çavsorane bi bazirganiyê mîna Çiyayê Qafê nirx desteser kirin. Eger dîroka dewlemendiya Asûr û Fenîke ya bi bazirganî û zordariyê di zik hev de bi pêş ket were lêkolînkirin, belkî mirov şopên kolonyalîstên Ewrûpî yên mîna Spanya, Portekîz, Hollanda, Îngilistan, Fransa, Belçîk û her wekî din di van mînakan de bibîne. Bi pesn û serbilindî tînin ziman ka çawa bi serê mirovan keleh û dîwarên bircan lê kirine. Ev çand û exlaqê jiyanê ya li ser hîmê desteserkirinê ava kirin, hînê jî dest ji pêsîra Lubnan û Iraqê bernade û her du welat hînê jî her mijarên şerên dilêşane ne. Komara Romayê bê sedem Kartaca ango koloniya bazirganyê ya Fenîke bi erdê re nekir yek û nekir zevî. Dîsa me dan di salên şeş sed û dozdan berî zayînê de Nînova bi erdê re kirin yek û wêran kirin. Divê mirov balê bikişîne ser şaristaniyên bazirganiyan. Di dîrokê de yek ji sedema bingehîn a damezrandina dewletan û şeran girîngiya koloniyan û bazirganiyê ye. Ango parastina berjewendiyan e. Baş tê zanîn ku şerên li Rojhilata Naverast di cewherê xwe de ji bo bazirganiya petrolê ye. Cihê xemê ye ku şerên pêşî yê bazirganiyê lê dest pê kirin, şerê dawî jî hînê bi dijwarî û bêrehm lê dewam dikin. Ev şer li Iraqê ye û navê Iraqê ji Urûkê tê. Mirov dikare hînê gelek mînaka bide lê hewce nake. Di vê demê de ku gav ber bi kapîtalîzmê ve têne avêtin û navenda şaristaniyê konê xwe li Ewropayê vedigre, dîsa em dibînin ku bazirganî serî dikişîne. Şaristaniya bazirganî û bazirganan a navenda wê Rojhilata Naverast di serdema navîn de bi Îslamê ji nû ve pêngavek avêt. Xetîce bi xwe û karkerê wê yê paşê pêre Zewîcî Mihemed li ser hîmê hevrikiyê xwe li selef kar û bazirganên bi koka xwe cihû û Suryaniyên bi koka xwe asûrî radikşînin û li ser hîmê zorê bingehê şaristaniya bazirganiya xwe dispêre Mekke û Medîneyê datînin. Di bin perdeya Îslamê de bajarên qedîm ên Rojhilata Naverast li dora bazirganiyê ji nû ve şên dibin. Bi têkçûna Bîzans û Sasaniyan re, di serî de Heleb, Bexda, Qahîre û Şam di bin xwedî toreke mezin a bajar û bazaran. Ji Çînê heta Okyanûsa Atlasê û heta hundirên Îndonezya û Efrîkayê tevn û tora bazirganiyê global dibe. Piyaseyeke berfireh a dirav û metayan çêdibe. Pereyekî mezin di destê cihû Ermenî û Sûryaniyan de dikeve ser hev. Ewropa bi temamî xwe dispêre vê mîrateyê. Dîrok şahid e ku çanda bazirganiyê ya li Rojhilata Naverast bi destê bazirganên misilman gaveke din avêt û ji sedsala sêzdan û pê ve bi pêşengiya bajarên Îtalyayê, Genova û Floransayê gav avêt Ewrûpayê. Pere û bazirganî sedema bingehîn a dewlemendiya van bajaran e. Ji bazirganiya di navbera Ewrûpa û Rojhilata Naverast re heta sedsala şazdem pêşengî kirin. Di dîrokê de belkî ji cara pêşî kapîtalîzm hem xwe wek têkîn hem jî weke pratîk serketinên xwe yên biçûk bi dest xistin. Di van serketinên biçûk de korsantiya li Derya Spî û yekdestiya buhaya alavan a di navbera du aliyên rojava-rojhilatê Derya Spî de bi roleke sereke radibin. Dîsa di bin siya darê zorê de spekulasyon bi wan re dimeşe. Protîpeke vê qonaxê li serdema Athena Romayê ya klasîk di salên pênc sedî berî Zaynê û salên pênc sedî piştî Zaynê de çêbû. Di vê serdemê de bi serneketina kapîtalê ji ber hebûna giraniya cotkariyê û di şerên dînî de têçûna wan bû. Li bajarên dewletên Îtalyayê Ezmûneya serketî ya kapîtalîzmê di salên hezar û sê sedî û hezar û şeş sedî de pir dereng nebû, li Bakur Rojava û Bakurê Ewropayê belav bû. Ji xwe Spanya berê hatibû fetihkirin. Ji sedsala şazan û pê ve çîroka dirêj a bazirganan cara pêşî sînorên ji bajaran bihurî û ew ji bo serketineke li gelemperiya welê tengav kir. Li gelemperiya dinyayê bazarek çêbûye. Efrîka û Emerîka kirine mêtingeh. Împaratoriya Osmanî li derve hiştine, di ser Okyanûsa Atlas û Afrîka Başûr re gihîştine Hindistan û Çînê. Li Ewrûpayê gelekî bajar çêdibin. Cara pêşiye bajar ji cotkariyê serdesttir dibin. Qraliyetên feodal dibin dewletên monarşîk. Împaratoriya Îslamê ya dawî Împaratoriya Osmanî li pê hev derbên têkçûnê dixwe. Rönesans di sedsala çardan de li Îtalyayê dest pê kiribû û li tevahiya Ewrûpayê belav bû. Di dîn de tevgera reformasyonê li bakurê welatên Ewropayê bi ser ketibû. Şerên ji bo dîn cara pêşî îdî serdema xwe bi dawî kirin. Ya hînê girîngtir, bi tevahî nirxên çandî û şaristaniyên Çîn, Hind û heta Afrîka û Emerîkayê li bênderên Ewropayê hatine rijandin. Laliyekî dewleta modern û laliyê din jî ne teve derdikevin holê. Kapîtalîzm wexta ber bi serketina xwe ve dimeşe, çand, dîrok, dane heveke bazirganiyê ya ev çend mezin, şaristanî, erka siyasî û dinyayekek pare ya bazarê daye pişta xwe. Ji bo ekonomiya kapîtalîst ev şertên pêş çê nebin û xwe nespêre wan, ma dikare gavê bavêje. Ji karîn û nekarînê wêdetir, ma mirov dikare kapîtalê bi xwe bifikire. Dîrokê çawa li Mezopotamya jêr bi sîteya Urûkê gava xwe ya pêşî bi bajarvanî, çînayetî û dewletdariyê avêt û gava xwe ya duduyan a mezin bi bajarî û bazirganiya li Fenîke û Îonyayê avêt, vê carê jî gava xwe ya mezin a sêyemîn li mekanê cografîk ê di nava şertên navbihurî de îdeal bûyî yê Îtalya, Hollanda û Ingilistanê li ser hîmê serketineke mezin û mayînde bi bajarî û bazirganiyeke mezin gav avêt ekonomiya kapîtalîst a li gelemperiya dinyayê weke di ser bazarê re be û dijberê wê be berfireh bû. Ev yek hînê jî bi pêşengiya Dewletên Yekbûyên Amerîkayê dewam dike. Fernand Brudel bi israr wexta dibêje, ekonomiya kapîtalîst li dijî bazarê ye û şêweyekî ekonomiyê ye ku di qada bazirganiya mezin de xwe dispêre bo hin yekdestar ên spekulatîf, di warê rastiya ekonomiyê de ji Karl Marx bêtir nêzî rastiye ye. Em şêwe an jî cureyekî tevgera ekonomîk dibînin ku di neynika dîrokê de bûye desthilatdar, di nava xwe de heta tu bibêjî bazar mezin kiriye, ji bajêr êdî serdestiyê li derve li gundan dike, di nava civakeke girêdana wê ya bi dîn û ahlaq ketiye dereceya duyemîn, metayên ketine ser hev bi talanekî îdeolojîk û finansgenî desteser dike. Hemin ev şêweyê desteserkirinê bi vî rengî li gorî berê gelekî bi hostayî tê kirin. Li bazarê di çarçoveya xwestin û pêşkeşkirinê de buha diyar dibe û ev buha bi rêya peran re tê nîşandan. Li şûna selefkarî û serrafkariyên pêşî, banke sened, perê kaxizî, krêdî, muhasebe û şîrket têra xwe pêş ketine û ev hemû di serdema modern de mijarên bingehîn ên îlmîhala ekonomiyê ne. Li vir a kêm maye vegotineke zanistî ye. Siyasetwanên aboriyê yên welatê sereke yê kapîtalîzmê Îngilistanê, nakok jî be, dijberên wê yên kişandî cem xwe û di serî de Karl Marx sosyalîstan hew daye vê yekê ava bikin. Pergala talanê ya bi navê ekonomiya kapîtalîst kengî civakên dinyayê yên nû û berê û cografyayên wan bi tevahî kir mitîngeh û jinû ve kir kole, bi tevahî hêzên wan ên erkê, Bi xwe ve girê da şerên herî hov ên dîrokê meşandin, li ser binyeya civakê bi her tiştê wê lîst û hegemoniya xwe da erê kirin. Biya min Karl Marx yên piştî wî hatin û dibistanên fikrê yên weke wan ên ku ekonomiya kapîtalîst li gorî civaka berê weke şoreşger îlan kirin, li gorî min zanistê ava nakin. Pirtûka Das Kapital yek ji wan pirtûkan e ku li dijî kapîtalê bi herî zêde kêmasiyan hatiye nivîsandin û lewra jî pirtûkeke welê ye ku gelekî derfetê dide da ku mirov wêşa şîrove bikin. Ez li vir Marx gunehbar nakim. Ez tenê dibêjim pirtûka wî ji aliyê dîrok, dewlet, şoreş û demokrasiyê ve kêm e û nehatiye pêşxistin. Rewşenbîrên Ewropayê ku weke karekter xwe gelekî zanistparêz dihesibînin, Ji qastika nebe jî bi awayekî subjektîv, ji ber pozîsyona xwe ya objektîv, bi lêkolîn û lêgerînên xwe yên li ser daskapîtalê, tevî antîkapîtalîstiya xwe li ser navê kedkaran nikarîbûn îdeolojî û zanistê bikin. Lîberalîzm jî pir baş bi vê kêmasiya wan hesiya û ji ber ku derketina kapîtalîzmê weke bûyereke şoreşê îlan kirin, ev yek gelekî baş bi kar anî û îstismar kir. Jixwe pişt re pêşî sosyaldemokratên Alman, paşê sîstema sosyalîst a pêk hatî, ango a Rûsya û Çîn jî di navê de û herî kêm dawiyê jî sîstemên rizgariya netewî asîmîle kirin û bi vî awayî di şerê Çînan de ku gelekî têkoşîn hat kirin bi ser ket. De hemberî lîberalîzmê her sê ekol jî pir eşkere têk çûne û gelekî mixab in, di vê mijarê de hînê jî kes eşkere rexneyê li xwe nagre. Gotinek heye dibêjin, zanist dûr nêz wê ya xwe bi cîh bîne. Eger ev metnên rewşenbîran bi rastî derbarê kapîtalîzmê de, ku di serî de çîna karker şerekî li dijî dîrok û civakê ye, metnên zanistî bûbûna, wê li hemberî sîstema dijber bi vî rengî bi bin neketana. Ya hînê xirabtir jî mîrateya wan ê ev qasî badilhewa nehatibûya xwarin. Ez niha bi tenê bibêjim, ez ê vê guftûgoyê di sosyolojiya azadiyê de bawayekî berfireh bikim û ez ê li vir rastiyên weke ekonomiya kapîtalîst baştir bi nav bikim û hewl bidim fonksiyona wê ji hev derxim. Di derbarê daneheva sermayeyê de hin gotin hene gelek têne bikaranîn wek berhemê zêde, nirxa zêde, nirxa kedê, heqdest, kar, buha, yekdestdarî, bazar, pere û wekî din. Ez hewce nabînim li ser vê ferhenga ekonomîk rawestim. Li ser van mijaran bê hejmar lêkolîn hatine kirin. Ez ê li gorî helwesta xwe ya exlaqî û civakî wan di nava hêsantiya wan de bihêlim û ez ê bi mijarên sereke yên divê bêne ravekirin mijûl bibim, lê bi qasî hewce kir jî ez ê destê xwe bidim wan û bi wan bile bikim. Mirovatiyek heye ku kapîtalîzmê perçe perçe kiriye. Bi tevahî daneheva mirovatiyê ya dîrokî bi rê û rêbazên bêrehm û xwe sûkî asîmîle kir û di dawiyê de bi qirkirin û xeternakiya nuklerî bi dinyayê ket. Di çarçoveya ekonomîk de çêkirina têgînên weke kar û heqdestê û di çarçoveya civakî de jî têgînên bûrjwa û proleter ji bo ravekirina vê sîstema bi dinya me ketiye şêweyekî poztîf ê zanistkarane wê ye û ev gavên pêşîne têne avêtin. Mîna ku proleter bi serê xwe nirxa kedê diafirîne, paşê jî sermayedarê bi awayekî mîna xwediyê wî ye berdêla pere û amûrên xwe yên din ji vê nirxê weke kar distîne. Yên bi vê tespîtê radibin, wê weke hukmekî zanistî datînin holê û ev helwest bingehê ekonomîzmê ye. Her hal têgihiştina reduksyonîst a ekonomîk ev e. Fikreke bi vî awayî ji ravekirina nirxê ya ji erkên siyasî, civakî û dîrokî qut bi serê xwe pirsgirêk e. Eger em karker û sermayedar weke xwedê mezin bikin jî nirx û qîmet bi vê têgihiştinê çênabe. Xisletên civakî dîrokî yên nirxên ekonomî gelekî zelal in. Jixwe bi sedema ku mirov zêdeyiyan diyarî hev dikin û wan pîroz dibînin, destpêkê bi hevguhertina nirxan jî şerm dibînin. Hînê jî ti cotkar nabêje Ez vî zadî çêdikim, hîne jî cotkar dibêjin, em bi malê pêşiyên xwe debara xwe dikin. Ji xwe gotina hin cotkaran a weke mala Xwedê ava em bi dayîna wî debara xwe dikin, pir eşkere nîşan dide ku ew ji çavkaniyê çi fêm dikin û ew bi vê gotinê xwe ji qaşo zanistê manedartir îfade dikin. Dayikek, proleterekî neh mehan di malzaroka xwe de hildigire û bi hezar zehmetiyan wî tîne dinyayê, baş e em ê berdêla keda vê dayikê çiya bi nav bikin? Amûrên hilberînê yên bi daneheva hezaran salan çêbûne û sermayedaran ew dizîne, em ê çiya xwedîtiya wan û para wan diyar bikin? Em ji bîr nekin ku tu malê li bazarê tê firotin nirxa wî ya firotinê ya rastî nîne. Vedîtina teknîkî ya karxaneyekê berhema afirîner a bi hezaran kaşifî ye. Em ê nirxê van çawa diyar bikin û bidin kê? Eger mirov bi tevahî bêexlaq nebe, ma mimkun e para van a civakî ji nedîtî ve bê? Ma mirov van nirxên civakî û dîrokî di nava du kesan de par ve bike, çiqasî bi têgihiştina li dadê re li hev dike? Jixwe malbat û derdorên van her du kesan jî hene. Îcar malbat û civak ev her du kes parastine, ma hîç heqê van li ser wan nîne. Em hînê jî dikarin pirsên no zêde bikin. Lê ev qas bi xwe jî têrê dike ku nîşan bide dualîteya kar heqdestê çi qasî pirsgirêk e. Em vê carê xwediyên karê û heqdestê weke burjuwa proleter têkiliya wan deynên. Çiqasî rast e ku mirov di qonaxa derketinê ya van her du çînan de wan weke du çînên şorişger bi nav bike û îdia bike ku li hemberî civaka berê ev her du çîn rê li civaka nû ve dikin. Di dîrokê de ti berdêla vê hevgirtinê nîne. Paşê li ser nakokiya bingehî bi tenê beramberî hev du lê têra xwe mînak nînin ku şerekî welê bi esas di navbera wan de nîşan bidin. Ew mînakên kêm jî ji xwe şerên rêwresma berê ne. Ya berçav û diyar di nava jiyanê de ew e, çawa kole mîna bedena Fîr'ewn e, karker jî ji bo burjwa di heman pozîsyonê de ye. Di dîrokê de ti çalakiyeke serketî ya koleyan li dijî efendiyên wan tine ye. Spartakus bi xwe jî ku gelekî di vî warî de navê wî tê hildan, li gorî tehlîla dawî em fêm dikin ku ew jî asiyek e ku hesreta wî efendîtiyê heye. Em dizanin ku ji bilî vê ti bernameya wî tunebû. Divê em ji bîr nekin ku patron karkeran mîrateya têkiliyên hezar salan ên kole efendiyan wergirt. Ev têkilî bi hezar girêkan bi hev ve girêdayîne û çend mînakên îstîsna ne tê de kes li ber patronan ranebûye û yên serî rakirine jî mirov nikare wan serketî bihesibîne. Ji xwe em dizanin çend serî rakirinên karkeran jî piranî yên nîvgundiyan bûn û li dijî bêkartiyê pêk hatine. Serî rakirin bi bandorên giştî yên civakî ve têkildar in. Ya di têkiliyên karker-patron de xwe dide der jî ev bandor in. Ya girîngtir jî ne têkoşîna heqa karkeran li dijî patron e, ku me gotibû bi pirsgirêk e, têkoşîna li dijî proleterkirinê, karkerin û bêkarkirinê ye. Helwesteke manedar e û têkoşîneke civakî ya etîk e ku mirov proleterkirin, karkerkirin û bêkarkirinê qebûl neke. Em weke kesên bindest divê ti carî koletî, serftî û karkertiyê mezin û bilind nekin. Eger bi rastî tiştekî divê em mezin û bilind bikin hebe, ew jî ew e ku mirov nebe kole, nebe serf û nebe karker. Meyla muşterek a tevahiya oportonîstan ew e Ku efendiyan nas dikin, bi nav dikin, paşê jî têkoşînê pêşniyarî xizmetkaran dikin. Ev zîhniyet in ku tevahiya têkoşîna ked û heq a dîrokê pûç kirine. Bi kurtî bi van têgînên pêşî yên zanistê ne mirov dikare sosyolojiyeke manedar bike ne jî mirov dikare têkoşîneke serketî ya civakî pêş de bibe. Em wexta behsa van xisûsan dikin, em ked, nirx, çîn û karê înkar nakin, Em zêdetir şêweyê wan ê di avakirina zanistê de rast nabînin. Ez dixwazim bibêjim ku sosyolojiyeke çewt hatiye avakirin. Di jiyana ekonomîk a civakê de kapîtalîzm li qatên herî jor bi cih tê. Di destpêkê de bazirganê mezin bi buhayên yekdestariyê sermayeyê dide ser hev. Sermaye jî li gorî tarîfa xwe nirxên pereyî ye ku timî xwe mezin dike. Nexazim pazarên ji hev dûr û di nava wan de cudahiyeke mezin a buhayê heye bala sermayedaran dikişîne. Sermayedar bi pey danehevên mezin dikevin. Rêya duyemîn a ji bo mezinbûnê jî ew e ku weke fînansê deynan didin dewletê û di berdêla wê de faîz û îltîzaman distînin. Dîsa di demên şer û xelayê de û di bikaranîna kanên madenê de têra xwe dixwe. Ji bilî bazirganiyê eger kara xwe tê de bibîne di cotkarî, îndustrî û sektora çûn û hatinê de cih digre. Bi şoreşa îndustriyê re qadên bingehîn ên karê îdî di sektora pîşesaziyê de ne. Di her du deman de jî bi xwestin û pêşkêşkirinê dilîze û bi vî awayî hewl dide hem hilberînê û hem jî bikaranînê diyar dike. Çiqasî karibe diyarker be ew çend jî dikare rêjeya kara xwe zêde bike. Di dema destpêkê û stewîna kapîtalîzmê de bazirganiya mezin û pîşesazî qadên wê yên karê ne lê di roja me ya îro de giraniya sektora fînansê heye. Amûrên sereke yên fînansê pere, senet, banke û krêdî ekonomiya kapîtalîst bi lez dike û qonaxê wê yên karê kin dike bi vî awayî wê zêde û berfireh dike. Ji ber vê yekê di rêjeyên karê de balonên mezin ên spekûlatîf çêdikin. Bi vî awayî pêvajoyên krîzê dibin parçeyekî vê ekonomiyê û ev ekonomî nikare bê wan bimeşe. Bêkaran zêde dikin û bi vî awayî heqdestan kêm dikin. Li welatên ku karker lê bi heqdestekî kêm dixebitin, sermayeyê radizînin û ev jî ji wan rêbazan e ku karê zêde dikin. Weke encam em dikarin bibêjin, Ev şêweyê ekonomiyê çavkaniya xwe nêçîrvaniya berê û çanda bazirganiyê ye. Bi hêza xwe ya dikare buhayan bilîze, şans û keysa pêşketinê dibîne, bi siskirina dîn û exlaq xwe ji kontrola civakê xilas dike, desthilatdariyê bi deynan bi xwe ve girê dide û bi yekdestdariya li ser bazarê pêş dikeve. Li gorî tehlîla dawî ev şêweyê ekonomiyê talan e. Bi armanca karê, Dest avêtiye îndustriyê li gorî rejeyên karê nêzî hilberîn û bikaranînê bûye. Ji ber vê yekê barên gelekî giran ên nayên hilgirtin li binya civakî û hawîrdora xwezayî kiriye û bi vî awayî rê li krîzan vekiriye û ji roja derketina wê ve hilweşîn û rizîn hevrêyên wê ne. Bê guman bi tevahî ekonomî ew nîne. Ne bazirganî, cotkarî, pîşesazî, ne jî çûn û hatina mal, bazar û teknîk, vedîtinên kapîtalîzmê nînin. Bereva jî ev saziyên bingehîn ên ekonomiya civakî rastî îstismar û talaneke giran a kapîtalîzmê tên. Bi dîrok û şaristaniyê diyar dibe û bi polîtîkayê di zikevde ye. Bi vî awayî min hewl da nîşan bidim ku ekonomîzm ekoleke fikrê û ku têgihiştineke bi navkirina ekonomiya kapîtalîst gelekî berevajî kiriye. Di çarçoya van rexneyan de min hewl da wê rast bi nav bikim û li ser hîmê têkiliyên civak û dîrokê, siyaset, çand û şaristaniyê di zik hev de şîrove bikim, ez yeqîn dikim ku bi vî awayî hindik be jî min mijar hinekî rohnî kir. C. Têkiliya wê bi desthilatdariya siyasî û bi hiqûqê re. Bi tevahî lêkolîn jî piştrast dikin ku kapîtalîzm hînê kakil e, şit le li meştela desthilatdariya siyasî û hiqûqê çêdibe. Kapîtalîzm ji her desthilatdariyê û hiqûqa wê sûd wergirtiye û wexta bi kêra wê hatiye bi awayekî muhafazakar ew parastiye lê wexta zirar li berjewendiyê wê bûye bi her rêbaza komplowarî ango tevlîbûna çalakiyên şoreşgarene jî di navê de ketiye nava tevgerê. Carinan bi çavkorî jî tevlî îstika şoreşgertiyê bûye. Ji darbekariya faşîst heta darbekariya sexte ya komûnîzmê nexasim di demên pêsîrtengî û kaosê de şerên desthilatdariyê pêk anîne. Di dîrokê de şerên mezin û berfireh ên împaratorî, emperyalîzm û mîtîngeriyê meşandine. Ti şêweyê ekonomiyê bi qasî kapîtalîzmê hewcedarîya xwe bi zirxê desthilatdarîyê nabîne û divê em bi girîngî destnîşan bikin ku kapîtalîzm bê desthilatdarî nikare pêk bê. Zanyarên ekonomî-polîtîk weke xisleta bingehîn a kapîtalîzmê îdia dikin ku di dîrokê de cara pêşî li derveyî desthilatdarîyê bi rêbaza ekonomîk bi dilxwazîya bi hev re a kes-sermayê berhemê zêde nirx û kar çêbûye hem jî Vêweke û feraziyeke sereke dibêjin. Li vir em bi gotinekê re ku bi qasî teoriya kedê hatiye berevajîkirin rû bi rû ne. Ji hin deveran bi şêweyekî aştiyane sermaye hatiye peydakirin. Dîsa di encama têkiliyên aştiyane de gundî, serf û pîşesazên ji amûrên hilberînê qut dibin têne cem hev û mîna zewajeke şorijgerane û bextewer kiribin weke nirxên kêrhatî sentezekê çêdikin û bi şêweyê ekonomiyeke nû derdikevin ser dika dîrokê. Yanî kurd û kurmancî çîrok welê tê nivîsandin. Çi çepgir û çi jî rastgir, ekonomî siyasetvanên mezin di metnên li biryargehan de amade dikin, weke amentûyekê qîmet didin vê îdayê. Ev îda nebe ekonomî polîtîk jî nabe. Eger tu li vê reqabeta li bazarê jî zêde bikî, te pirtûkeke temam a ekonomî polîtîk di çarçoveya prensîbên bingehîn de nivîsandiye. Ez dibêjim hewce nake ku ez bi xwe tiştekî îdia bikim. Fernand Brudel weke sosyolog û dîroknasekî di lêkolîna xwe ya bi navê Şaristaniya Maddî de bi helwestên xwe yê muqayesekirin û lêkolînê vê yekê derew derdixîne. Brudel di cilda yekê ya vê berhema xwe de îdia dike ku kapîtalîzm li dijî bazarê ye. Duyemîn, kapîtalîzm heta qirikê di nava hêz û desthilatdariyê de ye. Sêyemîn ji destpêkê ve berî û piştî endustriyê herî yekdestar bû. Çaremîn, kapîtalîsm ne bi reqabeta ji hundir û ji jêr ve, lê ji derve û ji jor ve bi yekdestiyê ango bi talanê hatiye ferzkirin. Fikra sereke ya pirtûkê ev e. Her çend aliyê pirtûkê yên kêm û ez tevlî nabim hene jî, bi giştî ji aliyê naverok û cewherê ve, Şîroveyeke civaknasî û dîrokî ya hêja ye. Bi kêm anî ji bo sererestkirina texrîbat û berêvajîkirinên ekonomîk siyasetvanên Îngilîz, sosyalîstên Fransî, dîroknas û fîlozofên Alman destpêkeke baş e. Sîstemeke ekonomîk nîne ku di nava atmosfereke reqabetê ya bi dilê xwe û serbest de karker û kapîtalîstan hêz û daneheva xwe ya kedê kiriye yek. Çîrok û çîvanok jî ev qasî ji rastiyan dûr neketine. Kom û yek bi yek hêmanên em dikarin weke çîna kapîtalîst bihesibînin û dîsa hêzên xwediyê ekonomiyê, saniyeyekê jî bêyî parastina desthilatdariyê nikarin li ser piyan bisekinin û desthilatdarî di destê wan de namîne. Dîsa bêyî dorgirtina berfire a desthilatdariyê li ti bazara bajêr kirîn û firotina mal bi reqabeteke serbest û li ser hêza kar bazar nabe. Ya girîngtir, ev yek jî heta ku serv, gundî û pîşesazê li bajêr bi awayekî bêrehm û bêedalet ji erd û dezgehên wan neyên kirin, ev atmosfera em behsa wê dikin bi cih nayê. Li Ewrûpayê ji sedsala çardan heta nozdan, kedkarên erd û dezgehan ên mîna bi diya xwe ve girêdayî bi kar û xebata xwe ve girêdayî bûn, kengî ew ji cih û debara wan kirin, serî rakirin û bi serhildanan rabûn. Bi hezaran mirov hatin darvekirin, bi milyonan mirov di şerên navxweyî de hatin kuştin, di hepisxane û nexweşxaneyan de hatine rizandin. Van jî têrê nekiriye, di şerên netewe û mezheban de naverast bûye derya xwînê. Şerên mitingeriyê û şerên emperyalîst li vê encama Kambax bobelatên nû zêde kirine. Ev bi tevahî bandorên bi darê zorê di derketina kapîtalîzmê de têkiliya xwe bi karekterê wê yê talanker ê yekdestar re heye ku ferz dike. Em vê têkiliyê bi hêsanî û eşkere dibînin. Ma kîjan retorîka ekonomîk-polîtîk dikare vê rastiyê bere paş û berevajî bike? Em ji bo vê rastiyê hînê eşkere bibînin divê em ji nêz ve çav li şerên di sedsala şazan de bigerînin ku van şeran kapîtalîst bi ser xistin. Hêmanên sereke yên şer û desthilatdariyê yên sedsalê ev in, Binemala Habsburgê ya milê Împaratoriya Spanyayê, li Fransayê Kralanên ji Binemala Valois û li Ingilistanê xanedanên Stuart ên Anglo-Sakson ku ketin şûna kralên bi koka xwe Norman û ya herî balkê jî Prenstiya Orange ya Hollandayê bû ku ev prensîtiya hînê varik bû û nav lê nehatibû kirin, ew ê rêzeke reaksiyonan bida destpêkirin. Împarator û qralên Elman ên bi koka xwe Habsburgî, piştî ku misilman ji Spanyayê di salên hezar û pênc sedî de hatin qewitandin bihêz bûn û ber bi împaratoriyê ve meşiyan ku weke xwediyê mîrasa Romayê dibînin. Di sala hezar û çar sed û pêncî û sî-yan de ketina destê Osmanîyan a Kostantonpolîsê û di şerê bo Osmanîyan re serkêşîya Hasbûrgîyên Awûstûryayî weke sedema vê îdayê tê bikaranîn. Silaleya Qralê Fransewî Valius jî bi pey împaratorîyê ketîye. Xwe weke xwedîyê rastî yê mîreteya Robayê dibîne. Qraltîya Îngilistanê û mîrektîya Orancê ya Hollandayê ji bo Ji aliyê van her du împaratoriyan ve neyên daqurtandin şerekî mîna yê proto-rizgariya neteweyî dimeşînin. Qiraltiya Swêdê mîrektiya Prûsyayê û heta dema mîrektiya Moskovayê bû çartî, wey li pê hev weke tevgerên bi heman rengî li dinyayê deng vedana. Qiraltiya Îngilistanê û mîrektiya Orancê di serê sedsala şazdan de bi tehlûkeyeke rastî re rû bi rû ne, ango heye ku ji aliyê qiraltiya Fransa û Spanyayê ve werin daqurtandin. Eger ev çalakî bi ser ketana, di serî de Ingilstan û Hollanda, wê pêşketina kapîtalîst a bajarên Bakur Rojavayê Ewropayê bi îhtimaleke mezin bikete rewşa bajarên Îtalyayê Venedîg, Cenova û Floranseyê. Ji van bajarên Îtalya yên gelekî bi hêzbûyî yên kapîtalîst nehat ku kapîtalîzmê li seranserê Îtalyayê bi ser bixin. Sedema sereke ya VK bêtaqetiya wan a siyasî bû. Bi gotineke hînê rasttir mirov dikare bibêje ku li ser dewlemendiyên Îtalyayê şerê mitîngeriyê û serweriyê yên împaratorî û qraliyetên Spanya, Fransa û Awsturyayê kir ku bajarên Îtalyayê serî bitewînin. Ji lewra hem yekîtiya Îtalyayê dereng maye hem jî ezmûna Îtalyayê ya kapîtalîzma nêwco maye û li tevahiya welat belav nebûye. Demborî be jî di vir de zor bi roleke diyarker rabûye. Çawa ku her hêmana kapîtalîst dike, kapîtalîstên bajarên Îtalyayê jî di berdêla ji serweriya siyasî bigerin, wan bi fînansa siyasî bi xwe ve girê bidin û xwe ji polîtîka bide û bistîne paş ve nadin. Ji ber ku dînên wî yê kapîtalîzmê li dora pere şikil digire. Qiraltiya Îngilizstanê û Mîrektiya Oran jê têk neçûn. Hêmanên kapîtalîstî hem kredî dabûn dewletê, hem jî bi dewletê re pîşesaziya keştiyan a çûn û hatinê çêkiribûn, ev serdema sereke ya bin neketina Qiraltiya Îngilizstan û Mîrektiya Oran jê ye. Li ser artêşa reşahiyê zêde nesekinîn, giraniya xwe bêtir dan hêza deryayê û vê yekê rêya serketinê li wan vekir. Di vê pêvajoyê de du bûyerên girîng ên stratejîk qewimîne. Yek, Qiraltiya Îngilistanê û eyaletên Hollandayê bi şêwazê kapîtalîst giraniya xwe dan modela dewleta ji nû ve xwe bi rêxistin dike û çalak dibe. Dewletên bi vî rengî dibin mînakên pêşî yên bi rêk û pêk bajê berhev dikin, butçeyê maqûl parve dikin, bi burokrasiyeke aqilane û profesyonel radibin. Bi hêza xwe ya deryayî ya serketî hêzên deryayî yên Spanya û Fransayê têk birin. Serweriya wan a li okyanûsa li Atlasê û paşê jî li Derya Spî çarenûsa şerê mîtingeriyê diyar kir. Serberjêrçûna Fransa û Spanyayê jî bi vî awayî dest pê dike. Serketina Fransa û Spanya ya di şerê erdê re bi sedema deyndarbûna serketina wan vediguhere serketina Prûsê. Li gorî şîroveyeke giştî ya têqebûlkirin, guhertinên nû yên di desthilatdariya Ingilizistan û Hollandayê de çarenûsa ekonomiya kapîtalîst diyar kiriye. Em careke din dibînin ku di werçerxeke krîtîk de zora siyasî dikare li ser şêweyê ekonomîk bi roleke diyarker rabe. Ya bajarên Îtalyayê tê de nikarin bi ser kevin bajarên London û Absturdamê tê de bi ser dikevin. Du du. Bûyereke berevacî erka siyasî ya Hollanda û Igilistanê di vê sed salê de li cem dewletên Împaratoriya Awusturya, Fransa û Spanyayê de qewime. Van her sê dewletan jî dixwest modeleke mîna Romayê ava bikin. Di nava wan de hem xizmantiyeke xurt hebû hem jî nakokiyên mezin hebûn. Qiraltiya Îngilistanê pir zû ji vê xwesteka xwe xilas bû. Li şûna Împaratoriya Ewropayê çavê xwe berda Împaratoriya Dinyayê. Di çarçoveya serketina sîstema kapîtalîst de rejimên dewletên Spanya, Fransa, Owusturya her çiqas ji bo bibin monarşiyên modern gelek reform kirin jî ya rastî ji aliyê cewherî ve amûrên siyasî ne ku li gorî civakên berê şikil girtine. Ji wan nedihat ku sîstemeke bacê ya modern, bürokrasî û artêşeke profesyonel damezrînin. Budçeya wan bê wezin bû. Timî deyn dikirin. Aloziyên ji ber kapîtalîzmê nikarîbûn çareser bikin. Bihêlin kapîtalîst alîkariya wan bikin, ji ber deyn û îltîziman bi wan re di nava nakokiyên mezin de bûn. Navendbûna bi arîstokrasiya feodal re, bi pêngava qiraltiya monarşîk re nakokî gelek zêde bûn. Ji ber nakokiya di navbera bajar û gund de tevahiya civakê serî rakiribû. Serhildanan bi tenê jî dikarîbû bêhnê li van monarşiyan biçikîne. Ji ber ku Hollanda û Ingilistanê di binî re destek dida muxalifan rê li ber gelek şoreşan vedikirin. Bê guman carinan armanc û encam gelekî cihêd bûn. Çawa ku di şoreşa mezin a Fransayê de çêbû. Li Îtalyayê heman hêzên ku serketina civakî û siyasî ya ekonomiya kapîtalîst asteng kirin, monaşiyên Fransa, Spanya û Awusturya li hemberî modelên dewletên ji aliyê kapîtalîstên bajarê Îngilstan û Hollandayê dihatin destekkirin, gelek caran nikarîbûn xwe ji têkçûnê xilas bikin. Em careke din eşkere dibînin ku têkiliyên di navbera sîstemên zorê û şêweyên ekonomiyê de rê li ber encamên stratejîk vedikin. Ji bo serwextbûna li têkiliyên di navbera zor û desthilatdarî û ekonomiyê de, Ewropa sedsala şazemîn weke laboratwarekê kêr hatiye. Fena ku bi tevahî dîroka şaristaniyê ji gora xwe rabûbe û qala çîroka xwe bike, mîna ku wiha bibêje, Tu bi qasî ku sedsala şazemîn ya Ewropayê fêm bikî, tu yê min jî fêm bikî. Eger mirov têkiliya di navbera zor û ekonomiyê de bi kurtî bi bûyerên dîrokî civakî bîne ziman, mijar wê hînê baştir were fêmkirin. A. Di serdemên civakê yên beriya şaristaniyê de bi zora cara pêşî ji aliyê zilamê xurt ve hat bi rêxistinkirin ne tenê heywan, pêketin, dafik û xefikê, keda hissî ya jinê ku mirov dikare weke nûra çavan jî bi nav bike û daneheva malbat û kilanê ye, heman rêxistiniyê çav berdayê, dest avêtê û xist dafikê. Cara pêşiye zor ev çend cidî tê rêxistin kirin. Bi vê zorê, jin, zarokên wê û xizmên wê yên din bi tevahî dane hevên wan ên madî û manewî hatin desteserkirin, ev talana pêşî ya mal û aboriyê bû. Li ser vî hîmî, Piroto Rahib, Şaman, Şêxê Xwedî Tecrûbe û Ezmûn destê xwe din rêxistiniya zorê ya zilamê xurt û bi vî awayî di dîrokê de rêveberiya pîroz a hiyaraşîk a bavikanî cara pêşî pêk hat û em qonaxên vê bi heman rengî di tevahiya pêvajoyên dîrokê de dibînin. Eşkere ye ku ev hiyararşî di jiyana ekonomîk û civakî de heta qonaxa çînîbûn, bajarbûn û dewletbûnê bi roleke diyarker rabû. Bi Şêweya aboriyê yê bi pêvajoya şaristaniya bi pêkhatina çîn bajar dewletê dest pê kir û ev kulmoza hêzê ya em dikarin weke rahib, qral, fermandar, muşexes bikin jê re dewletê gotin. Eskerî siyaset dîn weke sazî dizik hevde destselatdariyê pêk tîne. Yek ji xisleta bingehîn a vê sîstema hêzê ew e ku aboriya xwe bi şêweyê komûnîzma dewletê bi rêxistin kiriye. Min hînê nedîtibû Max Weber bi kar aniye, min jî ji vî şêwazê aboriyê re sosyalîzma fîr'ewn digot. Aboriya dayiktiyê di nava aboriya eşîrî-feodal û baviktiyê de Baweyekî berma yê hebûna xwe dewam dike. Di sosyalîzma fîrewnan de mirov weke koleyên ji rêzê têne xebitandin. Mafekî wan heye ew jî tasek şorbe ye. Li dora perestgeh, qesr û avahiyan hînê jî bi hezaran kûzikên tasên şorbê peyda dibin û ev, a em behsê dikin, piştrast dike. Zor a bi şêweyê dewletê, li her qada digihîje di warê aboriyê de çi bibîne li cem xwe heq dibîne ku talan bike. Talan şiklekî berdêla zorê tê dîtin. Zor tiştekî xwedayî û pîroz e. Çi bike heq e û helal e. Ne maze navend Rojhilata Naverast şaristaniyên Hind û Çînê avahiya jora siyasî yan jî kast li cem xwe heq dibînin ku avahiya jêr bi her awayî di warê aboriyê de bi kar bînin û rêve bin. Ji ber ku bazar û reqabet hînê çênebûne dê gîneke karûbarê aboriyê bi maneya îro îfade bike çênebûye. Her çiqas bazirganî hebe jî ev çalakî yek ji fonksiyona sereke ya di navbera dewletan de ye. Bazirganî hînê taybetî nebûye. Yekdestiya dewletê di heman demê de yekdestiya bazirganiyê ye. Bajarên bazarê pir kêm caran li herêmên tampon ên dewletan ew jî car caran çêdibin. Ew jî di demeke kin de vediguherin dewletên bajêr. Ji ber ku di vê pêvajoyê de bazirganî bi karwanan tê kirin, şêlandinên çilheramiyan, korsan û cerdevan in, piştî zilamê xurt herî kêm bi qasî dizî û şêlandina dewletê hene. Ci. Di dema şaristaniya Grek Roma de em dibînin ku bajar, bazar û bazirganiya xweser pir zêde û belav in. Babîl û despotîzma Asûrê ku mîrateya Urûk û Urê wergirt, bi vekirina nûneriyên bazirganiyê belkî ji cara pêşî di warê aboriyê de ji bo şaristaniyê gaveke kêr hatiye avêt. Li vir têgînên bazar, karûm, kar hatine zikev. Jixwe dîroka koloniyên bazirganiyê diçe heta bi Urûkê û heta beriya wê. Pêkhatina bazarê û zêdebûna guhertinê dike ku dewleta Asûro ke împaratoriya pêşî ya bi heybet derkeve ser dika dîrokê. Ya rastî împaratorî bersivê didin ewlehiya ji bo aboriyê pêdivî pê heye. Li cem Asûran ji ber ku stûna sereke ya aboriyê bazirganî ye, bazirganî û karûm rêxistineke siyasî ya bi şêweyê împaratoriyê ferz dikin. Dîrok ji me re wexta behsa Împaratoriya Asûrê dike, wê weke împaratoriya herî xedar û despot bi nav dike. Ji ber ku Asûr di warê yekdestiya bazirganiyê de pêşnûmeyeke kapîtalîzmê ye. Li cem Asûran avahiya jor a kapîtalîzma bazirganî yekdestiyê bi xwe re rêveberiya herî xedar a împaratoriyan ye. Erka siyasî ya Grek-Romayê li mîrateya ji Asûran girtibû mîrateya ji Fenîkiyan mayî jî zêde kir û bi vî awayî bi joravahiyeke siyasî binesaziyeke ekonomîk pêk anîn. Bi hevguhertina mal zêde bûye, bi sînor be jî bajarên xweser, bazar, bazirganî û reqabet êdî li ser kar in. Em bajarvaniyekê dibînin ku êdî bi gund re di weznekê de ye, gund êdî bi armanca guhertinê ji bo bajaran berhemê zêde hildiberînin. Bazirganiya berhemên tevnê, maden, qût û zat pêş ketiye. Nexasim, ji bo vê yekê ji Çînê heta Okyanusa Atlasê rê hatine vekirin. Erka siyasî ya li Îranê bi bazirganiya Rojhilat Rojava vediguhere împaratoriyek bazirganiyê ya mayinde. Bi qasî ku Grek û Romayê bixin bin hegemonyayê ew tengav kirine. Li pêşiya tevgerên dagirkirina Rojava ji aliyê qewmên Çin, Hind û Asya Navîn û erkên wan ên siyasî Îran benda sereke ye. Ji bo Rojava jî Rojhilat dagir neke dîsa bi rola bendê radibe. Lê Skender û yên piştî wî tên di demeke kin de salên sê sed û sî, du sed û pêncî berî zayînê vê bendê xira dikin û deriyên benda vê vedikin. Şaristaniya Greco-Roma li mekanekî ye ku em mînakên pêşî yên aboriya kapîtalîst temsîl dikin lê dibînin. Asta xwe ser a bajaran li bazarê guhertin û destnîşankirina buhayan û hebûna bazirganên mezin êdî nîşan dide ku hebûna kapîtalîzmê hatiye ber derî. Çi hêza gundan a li hemberî bajêr çi jî rêxistiniya împaratoriyê nahêlin ku kapîtalîst bibin sîstema serdest a civakî. Kapîtalîst bi piranî weke bazirganên mezin dimînin. Destwerdana wan a hilberîn û îndustrîyê gelekî bi sînor e. Her wiha ji alîyê erka sîyasî ve tim û tim tê astengkirin. Koletîya bi efendîyê xwe ve girêdayî hînê gelekî xurt e. Ji lewra şansê hêza kar a serdest bi qasî tinebe hindik e. Jin weke carîye mêr jî bi tevahî bedena xwe weke kole têne kirîn û firotin. Hemin hêza bi tenê ya diyarkera aboriyê kole şîdet e. Hebûna koleyan bi tenê weke nirxekî ekonomîk, weke têkiliya şîdet ekonomiyê bi qasî ney nîqaşkirin eşkere heye. Di sîstema serdema destpêkê ya Çin û Hindê de ji damezrandina kasta siyasî û eskerî heta mîtîngeriya kapîtalîst civaka li jêr weke kargeheke aboriyê hatiye dîtin û xebitandin û ev yek weke wezîfeyeke xwe ya bingehîna rêveberî û heqekî xwe yê xwezayî hesibandine ya rastî weke mafekî xwe yê xwedayî dîtine. Ekonomî weke gotin a serdema kevn a cîhana girek helene, weke qanûna malê tê şîrovekirin. Ev yek hem têkilîya wê ya bi jinê re destnîşan dike hem jî rêwresma erka siyasî eşkere nîşan dide. Ew di ser ekonomiyê re mîna rola yekdestiyê ya di serdama kapîtalîzmê de bi rola yekdestiya siyasî radibin. Ez divê vê xusûsê bi girîngî bînim ziman ku di navbera yekdestiya siyasî û yekdestariyê ekonomîk de têkiliya bi hev re ya du alî pir alî şidandî heye û yek hewcedariya biya din ferz dike. Hêza siyasî ya Roma Atînayê ji ber ku gelekî mezin e, bi awayekî paradoksî li kapîtalîzmê girtiye. Li aliyê din ji ber ku li hemberî gund piçûk e, hêza wê têra ekonomiyeke bajêr nake. Ev dema şaristaniyê tevî ku kapîtalîstan nas dike jî hînê di wê rewşê de nîne ku rê bide pêşketina wê ya bi pergal û sîstem. D. Di şaristaniya îslamê ya serdema navîn de bazirganî bi roleke mezin radibe. Dînê îslamê û Hezretî Mihemed ji aliyê aborî ve têra xwe têkildarî bazirgan yene Arîstokrasiya Ereb a di navbera împaratoriyên Bîzans û Sasanî de tengav bûye, ji aliyê bazirganiyê ve pêş dikeve û di derketina Îslamê de jî ev sedema bingehîna aborî û civakî heye. Ji xwe tê zanîn ku Îslam bi derketina xwe re şûr weke esas dibîne. Serdestiya li ser pere û bazirganiyê ya Suryaniyên ji ber Asûr û Cuhêyan mayî nakokiya wan bi Ereban re eşkere nîşan dide. Ji xwe rê nade ku du hêzên yekdest Bîzans û Sasanî bêhna xwe bidin. Di vê qonaxa dîrokî û mekanê qedîm de têkiliya di navbera zor û ekonomiyê de balkêş dibe. Serdema navîn weke serdema Îslamê ye. Ji bo bazirganiyê bi qasî ku pêdivî bi şêwazê împaratoriyê heye, haya wê jê heye ku ji ber heman sedeman pêşiya wê tê astengkirin. Ji bo sermaya bazirganiyê veneguhere şêwazê hilberîna kapîtalîst timî wê asteng dike. Di bin kontroleke şidandî ya exlaq, dîn û tewna civakî de ye. Serbestiya bi sînor a li bajaran bi dest xistiye venaguherîne hêza siyasî. Tevî tevneke mezin a bajar û bazaran û mezinbûna bajaran di wê hêzê de nîne ku ji bajarên Îtalyayê bibihre. Pirsgirêk ji sedî sed teknolojîk nîne. Sedema wê yekdestiya dînî û siyasî ye. Gelek caran bazirgan tê musaderekirin ango bi qanûnan malê wî tê desteserkirin ku ev jî ji sîstemê ye. Ji îslamiyetê kapîtalîzm peyde nabe û mirov dikare vê yekê ji qenciya wê bihesibîne. Hînê jî li dijî kapîtalîzmê astengeke cidî ye û eger mirov ji aliyê erênî ve li meseleyê binêre dikare di projeyên azadiyê yên civakî de gelekî bi kêr bê. Ji ber ku têgihiştinên Îslamê yên mîna enternasyonalîzma qewm û ummetê, dijberiya wê ya faîzê, alîkariya bi xizanan re û xisûsên wekî van aliyê wê yên kêr hatîne. Lê divê mirov baş bibîne ku Îslama radîkal a heyî di himbêza xwe de ne û Îslameke kapîtalîst a milletgeriya ekonomîk û rastgir dihewîne. Emewiyên Endulus bi pêşengiya Ereb û Berberiyan çanda şaristaniya Îslamê derbasî Ewrûpayê kirin. Bazirganên bajarên Îtalî jî ekonomî bazirganî bar kirin û derbas kirin. Bi tenê bi sînor be jî Osmaniyan ji yekdestiya siyasî derbasî Ewrûpayê kiriye, bandora wan li ser hêzên dînî û siyasî yên Ewrûpayê bûye ku ji bo li dijî Osmaniyan bi ser bikevin xwe bêtir bi kapîtalîzmê girtine. Eger Osmanî nebûna belkî jî yekdestdariya siyasî û dînî ya Ewropayê ev çend neçarî rêxistiniya eskerî, siyasî û ekonomîk a kapîtalîzmê nebûna. Em careke din dibînin ku hêz hêzê derdixe holê û ew jî lêgerîna li şêweyên ekonomîk bi lez dike. Li Ewropayê di derketina kapîtalîzmê de rola Rojhilata Naverasta diyarker bi xirîstiyantiyê re têkildar e. Ez niha qîma xwe pê tînim ku bibêjim ez ê vê mijarê di sosyolojiya azadiyê de bi firehî bigirim dest û berhema Marx we ber a bi navê Kapîtalîzm û Exlaqê Protestaniyê bi bîr dixim. Li vê jî mirov dikare zêde bike û bibêje, Rojhilata Naverast heta sed sala dahan diyarkirina exlaqê Ewropayê temam kiriye, di derketina fewdalîzma Ewropayê de hem ji aliyê siyasî û dînî ve bi roleke bingehîn rabûye û di şerê xaçperestan de careke din Rojhilata Naverast bar kirin Ewrûpayê. Bi tevayî xisûsên me destnîşankirî xisletên diyarker ên bi vê nevê ne. Wexta em vê vegotina xwe ya xulase derbarê dîrok û civakê de bi vegotina xwe ya derbarê sedsala şazemîn de bikin yek, em ê bandora li ser derketina erka siyasî û kapîtalîzmê baştir fêm bikin. Bi hêsayî mirov dikare bibêje ku carna dereng dixe, asteng dike carna jî bi lez dike û heta dike ku ber û dol bigire. Di sîstema kapîtalîst de herî zêde yekdestdariya dewletê nêzî yekdestdariya kapîtalîst dibe, ango yekdestdariya dewletê yanî tê maneya yekdestdariya kapîtalîst. Mirov çend aliyan ve bi kurtî be jî behsa têkiliya hiqûqê bi sîstema nû re bike wê baş be. Bi giştî kengî têkiliyên bazirganî, bazar û bajêr pêş ketin hiqûq xwe weke saziyekê ferz dike. Di civakê de kengî hiqûq bikeve dewreyê, Di wê civakê de exlaq dejenere bûye, rola zorê zêde dibe û rêl kaosê vedike. Her wiha pirsgirêka newekeviyê gelekî xwe dide der û xuya dike. Ji ber ku pirsgirêkên mezin ên exlaq û wekeviyê li bajaran li dora çîn û bazarê çêdibin, di nîzamê dewletê de hiqûq bi vê navê xwe ferz dike. Bêyî hiqûqê rêvebirina dewletê bêîmkan nebe jî gelekî zehmet dibe. Mirov dikare hiqûqê wiha bi nav bike, Hêza çalakiya siyasî ya dewletê mayînde bi pîvan û bi sazî dike. Bi awayekî din mirov dikare bibêje dewleta aram, sakin û camid îfade dike. Yek ji wan saziyan e ku herî zêde têkîliya xwe bi dewletê re heye. Têkîliya dewlet û bazirganiyê heta bi kapîtalîstbûyînê her pêş de çûye, tevlî hev bûye û dewam kiriye. Ji civaka Babîlan heta Romayê metnên qanûnî yên em dikarin ji wan re hiqûq bibêjin hatine amadekirin. Bi giranî ev metin li ser ji dest dana mal û can hatine amadekirin. Armanca hiqûqê hem kêmkirin û hêsankirina pirsgirêkên siyasetê ye, carinan jî beravacî rê li pirkirina pirsgirêkên wê vedike. Wezîfeya hiqûqê weke ku tê yeqînkirin, bi awayekî wekhev nêzîkbûna her welatiyê xwe nîne, beravacî hewl dide Newekeviyên heyî bîne astekê ku rewa bêne qebûlkirin û kes nikaribe destê xwe bide wan. Bi kurtî, mirov hiqûqê weke rêxistinkina yekdestdariya erka siyasî bi awayekî mayînde bi nav bike wê ev bibe şîroveyeke nêzî rastiyê. Têkiliya xwe bi exlaq re gelekî girîng e. Exlaq mîna çîmentoyê civakê ye. Civak tune ye ku exlaqê xwe tune be. Exlaq prensîba pêşî ya rêxistiniya civaka mirov e. Fonksiyona wê ya esasî ew e ka meciyê analîtîk û meciyê hissî wê ji bo başiya civakê çawa bêne bikaranîn û çawa bin helwest, rêzik û pîvan. Li hemberî tevahiya civakê bi awayekî wekhev tev digere lê rola cudahiyan û mafê wan li ber çav digire. Di destpêkê de wijdanê kolektîf ê civakê temsîl dike. Kengî erka siyasî û hîyerarşî xwe weke dewlet bi sazî dikin, civaka exlaqî derba pêşî dixwe. Dabeşbûna çînî bingehê dabeşbûna exlaqî amade dike. Pirsgirêka exlaqî bi vî awayî dest pê dike. Elîta siyasî vê pirsgirêkê bi hiqûqê dixwaze çareser bike, lê rahib zêdetir hûr û kûr bi ser mijarê de diçin û dixwazin rêyekê bibînin. Ji vî alî ve dîn û hiqûq, exlaq weke çavkanî qebûl dikin. Çawa ku siyaset ji hêza siyasî ya mayînde bi pîvan û mekanîzmayên bi sazî hiqûqê pêk tîne, damezinînerên dîn jî bi heman fonksiyonê radibin û bi avakirineke din a bi sazî, bi pîvan û mayînde ya çavkaniya xwe exlaq, ango bi dîn dixwazin krîza exlaqî çareser bikin. Di nava wan de cudahiyeke ye, ew jî ew e ku hêza hiqûqê ya bide kirin heye, dîn ne xwediyê vî wesfî ye. Li şûna wê tirsa Xwedê û wijdan esas dikire. Exlaq ji ber ku bi qabîliyeta hilbijartinê ya mirov re têkildar e, pêwendiya wê ji nêz ve bi azadiyê re heye. Exlaq azadiyê hewce dike. Ya esas, civakeke bi exlaq azadiya xwe diyar dike. Ji lewra ya azadiya xwe nebe, exlaqê xwe jî nabe. Rêya herî hêsan a têkbirina civakê ew e ku têkiliya wê bi exlaq re were qutkirin. Kêmkirina bandora dîn bi qasî ya exlaq rê li ber têkçûna civakê ve nake. Îdeolojiyên bûne mîna dîn ên cûr bi cûr, felsefeyên polîtîk û jiyanên ekonomîk dikarin valahiya çê bibe dagirin. Valatiya cihê ji ber exlaq mayî, mehkûmiyet û bêparbûna ji azadiyê bi tenê dikarin dagirin. Teoriya exlaq, etîk an jî Exlaqiyet, weke pirsgirêkeke bingehîn a felsefî, wezîfeya wê ye hebûna exlaqê mirov zêdetir lê digerin, divê lê bikole û ji nû ve bigihîne rola wê ya rastî û bingehîn. Bi qasî ku fonksiyona rast a exlaq were destnîşankirin, heta bibe prensîbeke jiyanê ya bingehîn wê girîngiya xwe weke pirsekê di nava civakê de dewam bike û biparêze. Em wexta behsa ekonomiya kapîtalîst bikin, ev bi navkirinên kurt ên di derbarê exlaq û hiqûqê de têkildarî desthilatdariya siyasî gelekî girîng dibin. Dîn û exlaq, heta hiqûqa feodal hinekî neyê dejenerekirin û hin caran neyê şikandin, ekonomiya kapîtalîst di nava civakê de nikare cih bigire. Em li vir çîna jor a berê ya dînî û exlaqê wê naparêzin. Ya em dibêjin ew e ku dînên mezin, rê û resim û doktorînên exlaqî yên mezin gelekî zehmet e ku têkiliya sîstemeke mîna kapîtalîzmê bi pîvanên xwe re deynin. Hêza siyasî jî di van mijaran de xwedî bandoreke bi sînor e. Hilweşandina dîn û exlaq dawiyê li erka siyasî jî tîne. Di sedsala şazdemîn de ev guftûgoyên di derbarê reformasyon, hiqûq û felsefeya ehlaq de eşkere ye ku di derbarê derketina kapîtalîzmê de ne. Ji ber ku me şerên siyasî û rewşa hêzê bi kurtî bi nav kir, ez ê xwe ji dûbarekirinê dûr bigirim. Reformasyona protestaniyê û pê re guftûgoyên rê li ber ve kir û encama şerê qewimîn ji bandorên sereke ne ku çarenûsa serdema nû ya Ewropayê diyar kirin. Li gorî min wexta Max Weber rola exlaqê protestaniyê nirxandiye, xala herî girîng îhmal kiriye. Protestaniyê derketina kapîtalîzmê hêsan kiriye. Lê bi giştî dîn û exlaq bi taybetî jî derbeke mezin li katolîkiyê de ye. Ji tevahiya gunehên kapîtalîzmê protestanî jî têra xwe berpirsiyar e. Ez ser navê parastina dîn û katolokiyê nabêjim, Ez îdia dikim ku civak bê parastin hiştiye. Li ku derê protestanî mezin bûye, li wê derê kapîtalîzm jî gelekî pêş ketiye. Bi awayekî bi rola hespê trûva yê kapîtalîzmê rabûye. Li hemberî rewşên neyînî yê reformasyona protestaniyê rê li vekir û levîathanê nû yê afirand, hin fikirkarên serdemê cara pêşî ji dil hişyar kirin. Ji van fikirkaran yek Nîtçe ye ku mirov dikare wî weke pêşengê van fikirkarên li dijî modernîteya kapîtalîst xwedî helwest bibîne. Fikirkarên em behsa wan dikin, girîngiya xwe weke antîkapîtalîst, lêgerînên ferdê azad û civaka azad di roja me ya îro de jî dewam dikin. Hobbes û Grotius ên serkêştiya guftugoyên li ser hiqûqê kirin, ji bo rê li Levîhathanê nû, ango dewleta kapîtalîst vekin, hiqûq ji nû ve teorîze kirin. Yekdestiya li ser tevahiya şîdetê dan destê dewletê û bi vê civak ji çekan kirin. Encam bi qasî ku di ti dema dîrokê de nehatiye dîtin, hêza dewleta netewe ya navendî xwe gihandiye faşîzmê. Pîvana serweriya nayê parvekirin teoriyek e ku ji bilî dewletê bi tevahî hêzên civakî ji erkan dike. Li hemberî cinawirê kapîtalîzm bi awayekî dîrokê de hîç nehatiye dîtin, civak ji amûrên xweparastinê hatine kirin. Van her du fikirkaran îlan kir ku mirov gurê mirov e. Tevî vê yekê jî rewşa yekdestdariyê ya monarkan mizgîn kirin û bi vê jî ji tevahiya bereyan rê li pêşiya yekdestdariya kapîtalîst vekirin. Eger em dubare bikin em ê bibêjin, Yekdestiya siyasî ango Yekdestiya Aboriyê. Makewelî yek ji fikirkarê sedsala şazan e ku bêyî xwe veşêre û riyê wî bihêşe, dibêje û destûrê dide ku ji bo serketina siyasî hewcedarî bi ti pîvana exlaqî nîne. Bi vî awayî prensîbeke xwe bigihîne faşîzmê beriya bi sedsalan aniye zimên. Ji bo şaş neyê fêmkirin dibêjim, divê were zanîn ez bi tevahî hewldanên reformasyonê gunehbar û rexne nakim. Ez dibêjim divê reformasyona dîn ne tenê çend caran divê gelek caran were kirin. Nexasim bi salan e ez dibêjim ji reformasyona xirîstiyantiyê hûr û kûrtir hewcedarî bi reformasyoneke îslamî ya dewamî heye. Eşkere ye ku ji bo hewdaneke bi vî rengî hewcedarî bi kesayet û kapasîteyê heye. Lê ji bo lidawîhiştina despotîzma Rojhilata Naverast ev wezîfeyeke ferz e. Di xebata xwe ya bi navê Konfederasyona Demokratîk a Rojhilata Naverast de ku weke cildeke cihê difikirim, ez ê hewl bidim mijarên bi vî rengî û gelek mijarên din guftûgo bikim. Ne karê van çend rêzan e ku behsa tevgerên Rûnesans û Rohnîbûnê bikin. Ji ber ku ev tevgerên sedsalên cihê ne. Eger têkiliya wan bi kapîtalîzmê re were danîn jî, ev têkilî yekser nîne. Her wiha rast nîn e mirov her tiştî giştî bibîne. Di nava wan de bi qasî ku yên li ber kapîtalîzmê rabûne, yên xwestine pêşî û rê lê bigirin jî hene. Kapîtalîst dijberên xwe bi hêza peran asîmîle dikin û ev xusûs tê fêmkirin. Çawa ku desthilatdarî dixwaze wan bi xwe ve girê bide, lê demên em behsa wan dikin bi fîlozof, reformator ango yên mîna Bruno, Erasmus Utopyager û komkarên mezin ên dikarin şewitandina xwe jî li ber çav bigirin di xizmeta tevahiya mirovatiyê de ne. Ez dubare bînim ziman ku di serdema Rönesans, Reformasyon û Rohnobînê de bi tevahî şaristanî rabûn ser piyan, ji nû ve vejiyan, xwe anîn ziman, kirin wêne û awaz, bûn xuda, bûn evd, şer kirin, li hev hatin, bi ser ketin têk çûn, lê belê di encamê de hêmanên kapîtalîstî Yên bi sedsalan di hinav û telşên civakê de bi awayekî marjînal ketibûn kemînê, di tevlîheviya van sedsalên mahşerî de weke xwediyê hêza madî û rêxistina amade, naverast, bi xebatên xwe yên zîhniyet, şîdet û pereyan îstîsmar û asîmlekirin û kengî hewce dîtin, kirin bin serweriya xwe û bi vî awayî sîstema kapîtalîst bi serketinê tajîdar kirin. Heta roja me ya îro jî vê meşa xwe ya serketinê dewam dikin. D. Mekanê kapîtalîzmê Hêjayê ku mirov li ser pirsgirêka mekana civakê rawese, mijareke berfireh e. Li ser têkiliya civaka mirov bi cografyayê re radiweste û hewl dide vê têkilî û pêşketinê fêm bike. Mirov dikare mijarê bi pêkhatina sîstema rojê bide destpêkirin û heta ji vê jî wêdetir xeleka sêyemîn a li dora rojê pêkhatina qonaxên dinya me, tebeqeyên atmosferê, derya, okyanûs, çem û pêkhatina baranê, derketina holê ya teht û zinaran, tebeqeya axê, li okyanûsan rewşa zindiyan û şaneyên pêşî yên zindî, cîhana nebatan a bi kevzê destpêkirî, dîsa cîhana heywanan a bi bakteriyên pêşî destpêkirî. Têkiliya heywan nebatan, bi giştî berdandina cîhana heywan û nebatan, di xeleka berdandinê de prîmatên ku pêşiyên mirov ên pêşî têne hesibandin di kîjan xelekê de weke cinsê mirov şikil digirin? Ha em wisa gelek pirs û bersivan dikarin li lîsteya cografyayê zêde bikin. Bi xetên stûr û xelekên li hev badayî têkiliyeke xurt û eşkere di navbera mirov û cografyayê de heye. Mînak, Eger rojeke atmosfer, nebat, heywan, erd û çavkayên yên ava vexwarinê ji ser mirov qut bibin, cinsekî bi navê mirov namîne. Ev rewşên ku me behsa wan kirî, mîna berhemên mejiyekî mezin bin, kêliyekê jî xirab bin wê dawî li jiyana mirov bê. Ji lewra divê bi giştî têkiliya mirov û cografyayê tim û tim li ber çav were girtin. Bêyî vê, nabe ku mirov li civaknasiyê bi kole. Lê heta van demên dawiyê mîna ku hewcedarî bi lêkolîna vê têkiliyê tine be, der barê zanist, felsefe û dîn de bi hezaran pirtûk hatine nivisandin. Seyr e, mîtolojiyên em wan li derveyî rastiyê dihesibînin, bêhtir bi têkiliya mirov û cografyayê re pêwendîdar bûne. Diyar e ev encama qutbûna mejiyê analîtîk ji mejiyê hîssî ye. Di qonaxa dema dirêj a asta kilan a koma mirovan de mekan ango bandora şertên cografyayê diyar kerin. Heta dawiya dema qeşayî ya çaremîn civaka kilan nikare gav bavêje, ji bo vê şîroveyeke rast e ku mirov bibêje di vê yekê de ji kêmbûna berdandina hundirîn wêdetir bêkêrbûna rewşa cografîk bandorê dikin. Çend milyon salên tê texmînkirin ku jiyaye, ji bo ji hundir ve biberde demek e ku têrê dike. Lê diyar e ku şert û mercên derve ji bo vê derfetê nadin. Cografyanas hemfikir in ku ji dawiya dema qeşayî ya çaremîn, ango ji salên bîst hezarî berî zayînê heta îro, heta rojên îro rewşeke cografî ya bi xetên sereke dişibe şertê niha pêk hatiye. Cinsê mirov heta vê demê Wer texmîn dikim ku ji bilî piraniya giravên Okyanus û Amerîkayê, li cografya bi gelekî paşê weke Asya, Ewropa û Afrika hatin binavkirin, piştî derbaskirina gelek qonaxan, di dawiya dema qeşayî ya çaremîn de bi cinsê Homo sapiens gav davêje dema nû. Piştî salên bîst hezarî berî zayînê em dibînin sê komên çandê diyar dibin. Li gorî antropolojiya li ber hev digire û arkolojiyê, koma pêşî semîtîkên nêzî reşikan e ku pêla dawî ya qutbûnên timî yên ji parzemîna Afrîkayê ne. Ev kom li bakurê Efrîka, Erebistan û li hin deverên quntara çiyayên Toros Zagrosê belav dibin. Ev belavbûna wan heta qonaxa şaristaniyê dewam dike û pişt re jî bi qasî ku karibin bi dewrûbera xwe ve diçin. Koma duyemîn jî ji keviyên Sîbîryayê qut bûne di ser tengava Bringenê re çûne parzemîna Emerîkayê, milekî wan ên sereke jî çûye perav û giravên rojava yên Okyanusa Mezin çûne Asya Navîn û hinek jî ji wan li hin deverên Ewropa Rojhilat belav bûne. Weke çermezer û çermesoran têne binavkirin. Koma wan a herî mezin ji Çîn, Japon û Tirkan pêk tê. Di qada navberê ango qada hînê fireh û kêrhatî de koma em jê re Hind Ewropa dibêjin ango cinsê spî cîh digire. Koma şaristaniyê û qonaxa wê ya pêş serdema cotkariyê ya newrotîke de destpêkirin ev kom e. Her çiqas bi derengî be jî, cinsê Bakur û Başûr, cinsê Zerik û Reşik gav avêtinê, Neolotîk û Şaristaniyê jî şîroveya min ew e ku bêyî cinsê spî yê li qada naverastê cîh digirin zehmet e ku vê yekê bikin. Antropolog, arkolog, jeolog û biyologên xwedî gotin hemû hemfikir in ku di koma Hind-Ewrûpiyan de mekanê Neolotîkê û weke qonaxa paşê Şaristaniyê qûntarên Zagros-Torosan e Lewma ji bo derbasbûnê derfetên herî baş û kêrhatî li wan heye. Ev dever bi rewşa xwe ya diyarker a heywan û nebatan, bi rewşa xwe ya çem û baranê, bi rewşa xwe ya bahewa û jeolojiyê di navbera Efrîka, Asya û Ewropayê de derbasokeke esas û mekanekî bêhndanê yê sereke ye. Kakilê pêşengî ji koma Hind-Ewropî re kir, di dîrokê de ji aliyê yên şaristanî cara pêşî dan destpêkirin ve weke koma Aryen hatin binavkirin. Di belavbûna li dinyayê ya şoreşa newrotîk cotkariyê û piştre jî serdema bajar dewlet şaristaniyê de mekanê Aryenan bi roleke sereke rabûye. Dibe ku Sumeran ji bo ku çandiniya nebatên li ser giran û li nav zewiyan bi nav bikin peyva Aryen, Îrana Îro, bi kar anîbin û bi vî awayî bûbin çanda pêşî ya ev nav bi kar anî. Ji ber ku me pirtûka yekemîn a parêznameya xwe ji vê mijarê re veqetandibû Ez ê dubare nekim. Xisûsa mijara me ya bingehîn ew e ku em lê bikolin ka li Hollanda û Ingilistana di dîrokê de navê wan kêm tê hildan çawa ekonomiya kapîtalîst bi ser dikeve û di vê serketinê de rola cografyayê çi ye. Civaknasên di roja me ya îro de rola cografyayê di bin navê jeopolotîk û jeostratejîk de teng dikin, cewherê wê yê bingehîn ji nedî tîve tên û bi vî awayî hewl din şîrove bikin. Lê ya rastî divê mirov berê pêşî û weke esas têkiliya di navbera cografya û dîrok û civakê de bigire dest û li ser raweste. Her hal a manedar ew e ku mirov bi rehan re ne bi şax û guliyan re bile bike. Bi giştî ji bo lêkolîna cografya şaristanî û serdema zanîna dîrokî û antropolojiyê şert e. Dîrok bê mekan nabe. Ji xwe bi xetên sereke dualîteya zeman-mekan a gerdûnê her tim awir li ser in. bandora li hev dikin. Heta veguherinên wan û qabîliyetên wan ên bi hevrebûnê ji aliyê zanistan ve timî tên guftûgokirin û nirxandin. Em careke din li çîroka xwe ya zilamê bi hêz û xasûk vegerin. Lê wexta em derbasî çîroka xwe bibin, divê ez destnîşan bikim ku ez ji hewcedariya têkiliya di navbera zanist, zanîn û çîrokê de bawer dikim. Ez yeqîn nakim ku zanista bê çîrok bi temamî manedar bibe. Ji ber vê çîroka zilamê bi hêz û xasûk di civaknasiyê de yek ji wan têgînan e ku kevirê çarqoziye divê li serê quncikê were danîn. Ji bo em gelek têkiliyên civakî şîrove bikin hewce dike. Ji xwe di gelek qadan de wexta gelek bûyer û têkilî dikevin zik hev, weke çîrok anîn ziman ji bo zanistê awayekî kêrhatî û hêja ye. Dîndartiya bi navê pozitîvîzmê ev çend bûyer û têkiliyên nayên jimartin nikare û pêkan nîne bi awayekî pozitîvîst tespît bike. Ji lewra heye ku anîna ziman û pêşdebirina zanistê bi rêya çîrok, dîn, exlaq û cureyên din ên hunerê rêyeke rast be. Zilamê bihêz û xasûk ê dest pê kir gav avêt qonaxa zilamê serwer û di nava kulmozên hêzê yên super de cihê xwe girt, di vê pêvajoya dirêj de Rêyeke bi labîrent û tijî bêbextî şopand. Gelekî girîng e ku mirov mekanê vî zilamî yan jî zilaman ên carnan eşkere lê dimînin û carnan jî xwe vedişêrin lê bikole. Eger mirov wan timî weke hêzên timî di nava pêngavên stratejîk ên civakî û taktîkan de bifikire wê me bêhtir nêzî zanînên wan bike. Zilamê bi hêz û xasûk, mîna dizekî ket ekonomiya malê ya jinê. Qîma xwe bi talanê jîn anî. Ya hînê xirabtir û tehluketir, jin xist rewşeke timî destavêtinê û malbata pîroz kir mîna nivîna çilheramîyan. Rewşa xayînekî dizane çi dike ti carî neterikan. Tovên danehevên sermaya pêşî li vî mekanî hatin çandin. Yekemîn li nêzî ekonomîya malê Mal bi xwe hat dagirkirin, duyemîn li dijî yekdestdariya fermî û rewa ya dewletê, yekdestdariya taybet li baregehên navendî yên çilheramiyan an jî li nêzî wan mekan girtin. Ji ber ku ji çavdêriya civak û dewletê direve, pir zû bi maske û hîle di nava mekanên wan de cih girt. Kemîn danî. Kengî keys dît weke şêrekî xwe çeng ser nêçîra xwe kir. Carnan bi xasûkiya rovî nêçîra xwe zevt kir. Mîna Bûkalemun li gorî rewşê reng girt. Di noqteyên marjînal de xwe weke pisporê bazirganiyê îlan kir. Qadên gund û bajaran ên şaristaniya nikarîbû xwe bigihîne wan bi dijwarî di bin çavdêriya wî de ne. Gelekî hosta ye ku xwe di qelş û terkên nav civakê de veşêre. Pir baş dizane bi rola balansê rabe û her du aliyan jî bişêlîne. Haya xwe jî heye ku ji bazirganiyên mesafekin hindik ji bazirganên rêdirêj gelekî karê bi dest bixe. Yek ji pîvanên bingehîn ê pîşeya wî ye ku mîna bi pozê xwe bêhnê bike qadên jê karê bike nas dike bi ser de diçe. Eger mirov çalakiyayî weke korsantiya stratejîk a van rêyan binirxîne wê zêdetir hîn ker be. Wexta ku tê gotin welatê sermayeyê tune ye ev rastî tê destnîşankirin. Mirov dikare bibêje eger bajar, bazar, bazirganî şertên pêş ên kapîtalîst in çima li van mekanan serketina xwe zû îlan nekir? Di vê noqteyê de divê ez bi girîngî bibêjim ku kapîtalîzm weke sîstem ti têkiliya xwe yekser bi zanist û teknolojiya pêşketî re nîne. Çawa ku bi awayekî serketî li Amsterdamê derket holê, dikarîbû li siteya Urûkê jî derketa. Li şûna ku hewl bide bibe xwediyê tevahiya sîstemê û xwe lê rakişîne, mayîna yû weke bazirganekî hevkar yan jî serdezgedar û bûna xwediyê gundikekî zêdetir dikare li hesabî wî bê. Sedema bingehîn a vê yekê dibe ku ev be, yekdestiya rahib, siyasetvan û esker cih nedayê ku bibe serdest. Ev kulmozên hêzê yên rewa bûne û hatine ceribandin, dibe ku kulmozeke çaremîn zêde û belkî jî ji ber pêkhatina wê weke tehlûkeyê dîtibin. Em dibînin zilamê bihêz û xasûk weke hêza çaremîn a yekdestdariyê ji bo bibe sîstem xwe radikşîne, Lê timî têk diçe. Ez yeqîn dikim kavil û wêranbûna gelek bajarên li cografyayên kesek ne li bendê bi van bûyeran pêkan e. Di serdema pêşî û navîn de bajarên bazirganiyê yên gelekî dewlemend ji nişkê ve bi awayekî dîrokê de tine bibin wêran bûn, dibe ku ev yek bi berxwedana eskerî û siyasî ya yekdestariya çaremîn re têkildar be. Li cografya Hindistan û Pakistanê bajarê Harapayê pir zû ji holê radibe. Dibe ku ev yek ji reqabet û serhildana wê ya li hemberî yekdestiya sêber a rahib, siyaset, esker a li cografya cîran be. Îhtimaleke xurt e pêşî koloniyeke bazirganiyê ya şaristaniya bi koka xwe simer be, piştre ji bo serxwebûnê serî rakiribe. Bi ser keta, belkî jî ji ber şertên wê yên mîna hevrikê wê tune bûn, weke Amsterdama pêşî xwel'avakirina sîstemekê biceribanda, ango wê xwel'avakirina kapîtalîzma destpêkê rakişanda. Mînakeke balkê jî çîroka Kartacayê heye. Fenîkîyan di sedsala heştemîn berî zayînê de ev bajar li deverên herî dûr û berfireh ên Derya Spî ava kiribûn û bi temamî bajarekî bazirganiyê bû. Mîna ku Rojavayê Derya Spî û Afrîkayê temsîl bike û weke hinterlandê xwe bi kar bîne, pir eşkere pêş diket. Lê bi sedema şert û mercên xwe qelsiya wê hebû, nikarîbû împaratoriyê ava bike. Yên dixwestin avan bikin jî asteng dikirin. Heye ku nakokiya wê ya bi Romayê re ji vê yekê be. Bi saya nîvgirava Îtalyayê Ji Romayê dihat ji dewleta bajêr bibihre li ser deverên fireh komar û împaratoriye ava bike. Ji bo Kartaja rizgar bibe yek şert hebû, diviya bû ya ku Amsterdamê li dijî împaratoriyên Spanya û Fransayê kir bike. Ango karaktera yekdest a bazirganiya bajêrî pêşketî bi dewleteke kapîtalîst li ser cografyayeke her diçe ber fireh dibe bigîne hev û taqwiye bike. Ji bilî vê ti rêya wê tunebû. Ji Komara Romayê rizgar bibe. Ji bilî têkbirina Kartacayê, ti rêya Romayê jî tunebû. Ji ber ku Kartaca dikarîbû li ber serê wê bibe alternatîfek û dawiyê lê bîne. Têkiliya Kuba Dewletên Yekbûyî yên Emerîkayê tîne bîra mirov. Hînê jî weke gotineke li ser zimanan tê gotin. Senatorên Romayî di destpêka her civînê de ji cihê xwe çeng dibin û dipirsin, Ma wê ev meseleya Kartacayê çi bibe? Qurbanekî din ê bi heman rengî yê Romayê bajarê navdar ê li rojhilatê Sûrî Palmîra ye. Di nîvê duyemîn ê sedsala sêyemîn berî zayînê de wexta krîzên pêşî yên hilweşîna împaratoriyê dikeve rojevê ser hatiyên Palmîrayê bal kêşin. Ez wexta li Sûrî bûm ez tim û tim diçûm serdana xirbeyên vî bajarî û bi heyranî min lê temaşe dikir. Li nava çolê li dora aveke ji bin erdê derdikeve ava bûye. Li dora avê daristaneke xurmeyan û li keviyên wê jî keleyeke tevî bircên xwe heye. Her wiha bi agora xwe perestgeha Delfe ya Navdar, avahiya Senatoyê, goristanên li Newalê, çarşiyên wê yên dirêj û bi gelek qesrên xwe bajarekî bi heybet e. Di warê niqirandin, verrotin û şehkirina keviran de bi temamî xwedî wesfên harîka ye. Bajarekî welê ye ku mirov matmayî dihêle û dixe nava aramiyê. Palmîra bajarekî girîng e, ji ber ku di navenda çûn û hatina bazirganiya Rojhilat, Rojava û Bakur Başûr de cîh digire. Her wiha di navbera Împaratoriya Îran, Sasanî û Romayê de bi rola bajarekî dewletê tampon radibe. Salên dûr û dirêj li ser yekdestiya bazirganiyê her mezin û dewlemend dibin. Li gorî min mirovê bişibîne Amsterdam an jî New Yorka demê têrê nake. Ji aliyê gerdûnbûnê, Împaratoriya Romayê weke Kartacayê ji vê mînakê jî bêzar e. Dîrok nîşan dide ku bajar di demên xwe yên dawî de ango di salên du sed û heftê yê piştî Zaînê de qîma xwe nayne weke silaleyeke xwedî statuya fena qiraltiya bi ser Romayê ve bimîne û heta hez kiriye weke alternatîfeke Romayê rabe. Ya Kartaja tê de nikarîbû bi ser bikeve, gelo wê Palmîrayê bi ser biketa? Pirs ev e û diyar e xwedî potansiyeleke bi tehlûke ye. Li gorî gotinê Împaratorê Romayê Arulyûs piştî şerê dû dirêj bajar zeft kiriye û xwestiye bajar çawa zeft kiriye welê jî radestî qiralîçeya bihêza bajêr a wê demê Zenubayê bike. Kengî bajêr weke eyaletekê radestî Zenubayê dike vedigere. Lê di nîvê rê de dibihîse ku li bajêr dîsa serhildanê dest pê kiriye û bajar doza ser xwe bûnê dike. Ji nû ve bi hêrseke mezin bi ser başêr de diçe û wer li başêr dide ku careke din bi ser xwe ve neyê. Li dawiya xwe xirbeyê bajêr dihêle û vedigere Romayê. Zenûbe ya di reviya Cem Sasaniyan û li peravên Firatê girtibû bi xwe re jî bir. Bûyernivîsên dîrokê radigihînin ku Zenûbe bi tevahiya dewlemendiya xwe ve weke êsîrekê li pêşberî gelê Romayê hatiye teşhîrkirin. Zimanê jinê yê Romayê timî tesîr li min kiriye. Piştî ku ez li çîroka Zenûbeyê serwext bûm, mîna ku min sirra vê yekê zeft kiribe. Roma ne bi tenê ew bajar e ku tevahiya rêyan diçinê, her wiha bi tevahî qral û qralîçeyên xwediyê hêzê û bi qabîliyet jî bar dikinê. Wer xuya ye Ku ya nîv komîk nîv trajîk di çûna min a Romayê de bi serê min de hat, ji nêz ve bi vê dîroka Romayê re têkil dare. Eger min Spartakus, Saint Paul û Bruno baş û ji dil fêm kiribûna, ez ê her hal hînê bi baldarî tevgeriyabûma. Wekî din jî diviyabûm Gramsî xwendibûya. Ax sosyalîst no ax! Ji bo Palmîrayê rêya bi tenê ya rizgariyê rêya Amsterdam an jî Londonê bû. Li ber xwe da lê bi ser neket. Eger mirov Atîna serdema antîk mînak nîşan bide heye ku mirov jê hîn bibe. Ev bajarê ku berhemekî bazirganiya deryayê bû, di salên pênc sedî sê sed û pêncî berî zayînê de mîna stêrka şaristaniyê bû. Pir bi hêsanî mirov dikare tesbît bike ku kapîtalîzma destpêkê herî zêde li vî bajarî pêş ketiye. Yekdestdariya Bazirganiyê ya Mezin û Taybet bi sedan mîl û kilometreyan li deverên dûr karê xwe dimeşînin. Dewlemendî diherikin a Tînayê. Ji rojhilatê Derya Spî heta bi Marsîlyayê, ji bakurê Afrîkayê heta bi Makedonyayê, tevahiya Anatolê bi tevna bazirganiyê ya Derya Reş pere û berhemê zêde diherikînin a Tînayê. Felsefe afrandiye. Pîşesazî li ber fabrîkebûyînê ye. Hunerê çêkirina keştiyan li asta herî jore pere li ser kar e. Li her deverê kolonî hene. Ji her alî ve dewlemend û xwediyên pereyan têne Atînayê. Cara pêşî ye ku dibe xwediyê rewşeke kozmopolît. Li gorî şîroveya min a şexsî, kêmasiya wê bi tenê ew bû ku nikarîbû yekîtiya di nava nîvgiravê de pêk bîne û ev li pêşiya serketina kapîtalîzmê astenga sereke bû. Pirsgirêka peydakirina hêza ji bo kar tune bû. Li bazarê kole û bend ji xweliyê erzantir bûn. Di vê qonaxê de Atîna yan wê ji koletiya berê bibihre di çarçoveya nîvgir-avê de dewleteke netewa ava bike û zû bibe Holandayek yan jî wê li ber hevrikên xwe têk biçe û di rewşeke bêqîmet de bimîne. Qiraltiya Spartayê ya hêza bejahiyê bû û Împaratoriya Pers a ji deryayê dûr bû ji sed salekî zêdetir timî li vî bajarî dan. Lê wê bi demokrasiya xwe her hewl da li ser piyan bimîne. Qiralên Mekodon, Filîp û kurê wî Skender a tîna ber bi têkçûneke stratejîk vebirin. Li hemberî qraliyetên Helînîstîk ên Anatolyayê û Romayê yên di salên sê sedî berî zayînê de mezin dibûn tu şan sêwa yê geavavêtinê nemabû. Eger mirov mînakên proto-kapîtalîzma şaristaniya Îslama Serdema Navîn û mînakên li devê nîvgirava hindê hatin avakirin bide, bawer dikim ku wê bibe dugêsînkirina mijarê. Mînakên balkêş ên vê demê bajarên kapîtalîst ên navdar ên li nîvgirava Îtalyayê ne. Spanya, Fransa û Awisturyayê hez dikir bi şêwazê berê împaratoriyan ava bikin. Yên ku hêza xwe ji van digirtin kengî li tevahiya Nîvgiravê û yek bi yek bajaran desthilatdariya Venedîg, Genova û Floransayê şikandin û girtin destê xwe, hingî şensê ku bibin Amsterdam û Londonekê zû jî ji destê wan çû. Bajarên Îtalyayê ji bo kapîtalîzmeke modern çi hewce bike afirandibûn. Bi daneheva sermayê, banke, şîrket, kredî, weke amûrên fînansê, senet, bazirganiya dûr û nêz, manîfaktur, pîşesazî û her cureyê hunerê, bi tevahî berhemên pîşesaziya demê, ezmûnên komar û împaratoriyê, bi dîn û her cure mezheban, nîvgir ava Îtalyayê protîp û labratuwareke ji bo Ewropaya ku wê di salên hezar û sê sed û hezar û şeş sedî de çêbibe. Her wiha welatê Rûnesansê ye. Bê guman ev yek, bi têkiliyên wê bi cografiya rojhilat a pêşeng û mîreteya wê ya dîrokî re têkildar e. Îtalya vê demê, weke Îslama Rojhilata Naverast, Çîn, Hind û heta Rûsyayê ye ku mezin dibe. Dane hevên vê cografyayê di serî de Venedîk, Floranse û Cenovayê ji aliyê yekdestiyên bazirganên bajaran ve bi çavbirçîtiyeke têr nabe anîne nîvgiravê. Ya girîngtir di dîroka Ewropayê de cara pêşî ye ku bi pêşengîya bajarên Îtalyayê tevgerên bajarbûnê pêş dikevin û ji daneheva sermayê re hinterlandeke mezin çêdikin. Li her bajarekî Ewropayê bi hêsayî mirov dikarîbû destê bazirganekî Îtalî bidîta. Jixwe dêra Katolîk ji zû ve zemînê şaristaniyê danîbû. Rûnesans ji bo pêşengiyê dibû gotina ji sedî sed a dawiyê. Îtalya nebû Îngilîstan û Holanda, ev yek tenê ji ber cografya wê bû. Bi awayekî paradoksî heman cografya di kapîtalîzma bajêr de pêşengiyê dike, li tevahiya nîvgir avê wê tîne ber serketinê. Lê di dawiya dawî de nekarîbû gava dawiya serketinê bavêje. Wexta bavê ta jî ti tişta nehata serê wê nedima. Sedem eşkere li naverastê ye. Eger Îtalya zû bûbûya Îngilîstana demê, wê tacên Spanya, Fransa û Awûsturyayê Yên ku dixwestin wê dagir bikin, bi serê wan de bain ya xwarê, mîna Împaratoriya Romayê gavek bavêta û bûbûya emperyala dinyayê ya duyemîn. Lê wê li ser hîmê sosyoekonomîka kapîtalîst ev gav bavêta. Mirov fêm dike ka çima xwediyên tacan li serê bajarên Îtalyayê piçikîn. Yekîtiya bajarên Îtalyayê li ser hîmê sosyoekonomîya nû wê dawî li împaratoriyan banya, pêşî li Ewrûpayê û paşê jî li tevahiya dinyayê wê demeke belavbûnê xweferz bikira. Ji bo vê jî di serî de sermaye, her tişt di destê wan de hebû. Ya rastî serneketim bêşansiyeke mezin bû û dihat maneya paşvemayîneke neteweyî ya sedsalan bikudîne. Biya min ji ber sedemên cografî nikarîbû bibe Romeya Duyemîn û ev firsend bi tiştekî pir hindik ji dest çû. Piştî meşeke dirêj Hanîbal ji bakur ve êrîş biribû ser Romaya Yekemîn û Romayê bi şanseke mezin dûvê xwe ji nav lepan xilas kiribû. Yên vê carê ji bakur êrîş dikirin ne yek çil carî ji Hanîbal bihêztir bûn. Ji lewra şansê wê tune bû. Ji bo vê bi tenê rêyek hebû. Mîna Îslama Ereban a li tevahiya Rojhilata Naverast belav bibû wê bûbûya dînekî bi zora şûr. Li şûna xrîstiyantiya li Romayê eger îslam an jî xrîstiyantiya katolîk belavbûna dînî û siyasî bi hev re û bi şûr bimeşanda, belkî rêveçûna dîroka dinyayê pir cuda bûna. Mirov xwe nagire û dipirse, Eger xrîstiyantî nebûya, wê eqûbeta Romayê bûbûya çi û rê li ber çi vegirana? Ya hînê seyr û balkêş, Eger Fatih Siltan Mihemed bi vexwendina Papa Xirîstiyantiya bişûr qebûl bikira, encamê çi bûbûna? Dîrok qadeke spekulasyonê nîne, lê nayê înkarkirin ku her tim gelek alternatîfan di hundurê xwe de dihewîne. Ya bajarên Îtalyayê nikarîbû tê de bi ser bikevin, di dawiya sedsala şazdemîn de Amsterdam û London tê de bi ser ketin. Yek ji wan qadan e ku dîroknas herî zêde li ser sedem û encamê wê radiwestin û dikin mijara tezan. Ev qad gelekî hatiye ronîkirin, eger em sedeman bi kurtî rêz bikin. Yek, bi tevahî qadên şaristaniyên berê li serê bakurê Ewropayê cih digirin ku li vir herî dereng û lawaz digihîjin Okyanusa Atlasê. Di du, sê hêzên mezin ên Ewropayê, Qraliyetên Spanya, Awusturya û Fransayê ji bo serweriya Ewropayê di nava xwe de şer dikin. Se sê, bi qasî bajarên Îtalyayê bi tehlûke nayê dîtin, ji lewra jî bi hêzeke yekbûyî û têrê bike bi ser de naçin. Çar, ji belavbûna reformasyona li bakurê Ewropayê re pêşengiyê dikin. Pênc, Ji ber ku li peravên Okyanûsa Atlasê ne, di bazirganiya dûr û nêz de xwedî avantajeke mezin in. Şeş, Tevahiya çanda madî û manewî ya bajarên Îtalyayê transfer kirine. Heft, Yek ji wan qadan e ku çanda madî û manewî ya feodalîzmê lê qels û lawaz e. Heşt, Ji ber ku negihîştine feodalîzmeke bi hêza karibe pêşî li kapîtalîstbûna çûn û hatin cotkarî û endustriyê bigire, li gelek herêman şaristanî belkî ji cara pêşî bi rengekî kapîtalîstîk pêş dikeve. Em dikarin hejmara van sedemên bandor kirine hînê zedetir bikin ji nêz ve têkiliya van sedeman bi rewşa cografîk re heye. Ya rastî jeostratejî û jeopolîtîk rewşeke gelekî baş pêşkêş dikin. Kengî ev rewş bi şertên civakî re bûye yek, serketin jî mimkun bûye. Ewropa, Asya û heta Afrîka sê parzemînên yekbûyîn e. Yek ji tespîtên girîng ên antropolojiyê ew e ku heta dema qeşa ya dawî di serhatiya mirovatiyê de Efrîka bi rola pêşengiyê rabûye. Cografya pêşeng paşê di vê rola xwe de li quntara çiyayên Toros-Zagrosê bi şoreşa Neolotîkê destguhertiye. Qûntarên van çiyan ji salên pazdeh hezarî berî zaynê heta salên çar hezarî berî zaynê ji bo pêvajoya paşê bi navê şaristaniyê dest pê bike her tişt jê kir, çi madî çi manewî her tişt amade kir. Mirov ji bo şoreşa newrotîkê bibêje di dîrokê de şoreşa herî mezin e bawer dikim ku tespîteke li cih e. Avên Firat û Dîcleyê ji van çiyan û qûntarên wan ne tenê axa bi bereket birin devê Xalîçê, Bi keştiyên pêşî û pîşesaziya keştîvaniyê xwe û bi tevahî nirxên xwe yên çandî birin. Bajarên Uruk û Eridûyê wexta dest bi meşa şaristaniyê ya pêşî kirin ya rastî nirxên vê rêwîtiya bi qehr sentez kiribûn. Mezinbûnê li devê çemên pîroz û heta ketina li devê okyanûsan mîna herikîna çemekî dewam dikir. Bê navber dewam dikir û her diçû mezindibû. Uruk çandeke mirovatiyê ya ji rêzê nîne. Destpêka mucîzeyeke nû ye. Dengê xwedawenda Urukê Înnanayê hînê jî çavkaniya tevahî destan, helbest û stranan e. Ev deng, dengê vê çanda muhteşem û bi heybet e. Dengê wê jinê ye ku zilamê kirêt hînê ew nelewtandiye. Çanda Urûkê li cografya xwe kulîlk vekirin. Li pey hev başar zêde bûn. Kêmberek ji bajaran çêbû. Zilamê bi hêz û xasûk vê carê çavkaniya dana hevan, di derfetê bajaran de dît ku her diçû zêde dibûn. Bi awayekî berevacî çandeke herikî û çû heta qûntarên çiyan. Bajar cografya neolotîk dadiqurtîne û ev destpêka vê pêvajoyê ye. Dengê Înnanayê her diçe kêm dibe Û ev dengê jinê ye ku her diçe bêtesîr dibe. Dengê zilamê bihêz û xasûk her diçe gur derdikeve. Di zimanê Sumerî de daçekên pêş bi karektera jinê ne, ango mê ne. Ev xusûs di pêkhatina ziman de rola jinê nîşan dide. Li vir hewce nake ku em behsa serhatiya cografya şaristaniyê ya xwedizpêrê hêzê bikin. Lê were nivîsandin baş e. Lê em bi tenê bi awayekî sembolîk bi gotina hevokê qîma xwe bînin û bibêjin mîna çemekî sereke û mezin diherike, ji hezaran kîlometr perav û erdên bi kaş bihurîye, herî dawî li peravên Amsterdam û Londonê çandeke nû li pê xwe hiştîye û ketîye Okyanûsa Atlasê. Eşkereya ku çanda madî û manewî ya ji tevahiya serdem û cografyayan hatiye girtin, herî dawî bi pêşengiya van her du bajaran ekonomiya kapîtalîst a modern û netewe derxistiye ser dika dîrokê. Dîsa heman herêm ji wan herêman e ku herî dereng çanda neolotîkê girtine. Em di navbera cografya û çandê de timî têkiliyekê dibînin ku wiha ye. Li devera ku çanda kevn bi reh û kok e, pêkhatina çanda nû zehmet e. Çanda kevn a nû bi hêsanî qebûl nake, li ber xwe dide û ev jî tê fêmkirin. Li Rojhilata Naverast çanda şaristaniya berê bi tenê herêma hundir a Nîvgirava Erebistanê têra xwe dagir nekiribû. Ev valatiya cografî, cografya Îslamê ya civakî pêk anî. Ew cografya nebûya wê Îslam jî nebûya. Bakurê Ewrûpayê û du welatên din ên li seriyê wê Îngilîstan û Hollanda ji bo şaristaniyên berê erdên bakîr bûn û beyar bûn. Têgîna welat bi maneya sînorên neteweyî di vê demê de hînê nû derdikevin holê. Ji lewra jî tovek li ser van erdan were danîn hema yekser wê zîl bide û serî bigre. Dikare kok û rihên xwe kûr berde erdê û mayînde bibe. Ev tovê ekonomiya kapîtalîst hatiye danîn û xwe baş girtiye. Warisê dawiyê yê çanda Urûkê ye ku ji peravekî derbasî peravê din bûye. Barhilgirên vê mîrateyê her tim bazirgan bûn. Tê gotin bazirgan ew kes in ku deverên kar jê tê xweş dibînin. Ez bi girîngî destnîşan dikim ku ya kulmozên hêzê nikarîbûn pêşengiya wê bikin û bifikirin rewşa wan a herêmê ya marjînal û avantaja wan a rêyên dirêj hişk û şansa wan di warê erênî de tecellî bike. Bi tevayî hebûnên kapîtalîstîk ên bajarên Îtalyayê û rêyên cografîk yên nîvgirava Spanya Portekîzê keşf kirin, bi awayekî korsanwarî desteser kirin û bi vî awayî şansê pêşengiyê xurttir kirin. Ya dikirin asîmîlekirina zimanê wan bi xwe bû. Li Ewrûpayê şerên mezin ên navxweyî pêşî li tehlûkeyên ji derve bên digirtin. li hundir jî berdariya ekonomiyan û di dawiya sedsala şazdemîn de ji bo hilatineke serketî û mayîndebûna li vê cografyayê têrê dikir. Di nava van her du hêzan de bi tenê hin cudahiyên şeklî hebûn. Bi hevgirtina her du hêzan ekonomiya nû li çarnikarê cîhanê temsîl kirin. Ekonomiya nû hişk ku dewlet jî xwe nû bike û ber bi dewleteke berdar û serketî ve biberide. Serdestiya ekonomîk bi kêra serdestiya siyasî û eskerî hat. Yekdestdariya bazirganiyê cara pêşî bi yekdestdariya dewletê re şirîkatî danîn û bi vî awayî bûn hêzeke nîfermî. Desteserkarên şaristaniyê yên timî xwe di dehlîz û serê quncikan de vedişartin cara pêşî bûn ew giregirên rewa yên li ser wan guftûgo neyê kirin. Tevahiya pûlikên berê yên arîstokratan bi destê qral û qiralîçeyan bi xwe ve kirin. Çawa ku di dema xwe de şêrê Urûkê taqeta xwe tunebû li ber Gilgamêş rawestiya, warisên herî dawî jî taqeta wan tunebû li ber dirindeyên, em şêr nebêjin, Amsterdam û Londonê rawestiyane. Eger rawestiyana jî mîna Gilgamêş bistûyê şêr girtiye, zehmet nîne bistûyê wan bigire û bixeniqîne. Xwedawend îndana hewl dide nod û neh vedîtinên berhemên hunerî ji destê xwedayê pêşî yê mêrê xasûk û zordar, mêrê serwer ê kirin xweda û parêzvanê bajarê Erûdoyê Enkî rizgar bike. Destana behsa vî şerî di navbera xwedawend îndana û Enkî de dike ya rastî destana pêşî û herî bi bandor e. Qiralîçeyên Ingilizstan û Hollandayê yên warisê wê têne hesibandin mîna fîgurên sembol ên wê jinê bin ku pejna tevahiya kirêtiyên mêrê xasûkî û zordar jê tê. Ev yek jî weke ku tevahiya serhatiya şaristaniyê xulase tîne ziman. E. Kapîtalîzm û şaristaniyên civakî dîrokî. Dema weke çalakiya şekildayîna civakan em rola sektora kapîtalîst beramberî hev şîrove bikin, em ê bi awayekî berçavtir nêzî pirsgirêka şiklên civakan bibin, Ez hewl didim bersiva vê pirsê bidim. Gelo şêweyê civak û ekonomiya kapîtalîst mecbûriyeteke civakî û dîrokî bû? Ez weke bersiv di vî beşê parêznameya xwe de dibêjim ne mecbûriyeteke civakî dîrokî bû. Şaşî û ji rêderketineke mezin a şîroveya marksîst a dîroka materyalîst ew e ku îdia dike ev yek mecbûriyeteke Dîsa şîroveya bi tehluketir ew e ku şêweyên civakan li pey hev bi heman têgihiştinê têne rêzkirin û ev yek bi navê îdealîzma materyalîst a Hegel tê pêşkêşkirin. Kant li hemberî vê yekê bi şermokî be jî hewl dide li dijî têgihiştina objektîf hêza subjektîf ango rola exlaq weke tercîheke azadiyê diyar bike. Ji aliyê exlaqê azadiyê ve Marksîzm ji Kantparêzan jî bêhtir paş ketiye. Ji xwe hewce nake mirov behsa têgêştinên din ên rastgirên lîberal bike. Ew kapîtalîzmê ne bi tenê mecbûriyet weke gotina dawî ya dîrokê dibînin. Ev kapîtalîzma ji dîn jî tehlûketir e û dînperestiya postîvîst dayê pişta xwe heta rast neyê binavkirin û rûyê wê rast neyê nîşandan, wê ti şansê tercîha azadiyê tine be. Ji xwe dîroka du sed salî ya sosyalîzmê û sosyalîzma reel nîşan dide ku ji aliyê çepgiriyê ve palpiştiya kapîtalîzmê kirine û ji vê jî wêdetir neçûne. Mesele ew nîne ka şaşî di ku de hatiye kirin. Mesele ji vê jî wêdetir e. Paradîgma bi xwe şaş e. Di navê de hebûna çend şaşî yan jî rastiyan ji aliyê paradîgmatîk ve encamê naguherîne. Nabe ku mirov weke xeteke dûz raste rastnê zî civakê be û li gorî rêzê mîna ku her tişt di lewhî mehfûzê de hatiye nivîsandin bibîne ku wexta wan hatibe bicih tên. Guftûgoyên di serdema navîn de li ser îradeya kullî û cuzdî jî di ser nêzîkatiyên materyalîst-pozitîvîst ên bi vî rengî re ne. Ji bo sosyalîzmê têkoşîneke mezin hat dayîn û di têkçûna wê de para diyarker a vê nêzîkatiya paradîgmatîk di derbarê civakê de heye. Diyar e ku di bin sernavê Berî niha de rewşên min bi nav kirin bi temamî li dervî van nêzîkatiyan e. Bêhile ku kapîtalîzmê weke qonaxeke mecbûrî ya civakî bibîne, nêzîkatiyeke bi vî rengî bi xwe yan bi zanebûn an bi nezanî yan jî bi awayekî serwextnebûyî dikeve bin bandora vê sîstemê û dibe destikê propagandaya wê. Gotina ez ê dawî bibêjim, ez hema niha pêş bibêjim. Kapîtalîzm nabe ku bibe şiklekî civakê. Dixwaze bandorê bike, bandorê jî dike, lê nikare bibe şiklekî civakê. Dikare were gotin, ma çar sed sal e şêweyê bi tenê yê li cîhanê serwer nîne. Serwertî tiştek e, şikilbûyîn tiştekî din e. Dîrok sê şiklên civakan an jî şêwazê wan nas dike. Civaka klana destpêkê, dewleta çînî yan jî civaka şaristaniyê û civaka demokratîk. Nêzîkatiyên dîrokê weke xeteke dûst digirin dest û pêşketina li ser vê xetê bi navê civaka destpêk, koledarî, feodal, kapîtalîst û sosyalîst kategorîze dikin jî dogmatîk in. Bi gotineke din, nêzîkatiyên bi vî rengî îdealîst û qederwarî ne. Ya girîngtir, li gorî binavkirina min her sê şêweyên civakê jî li ser xeteke dûst pêş nakevin. Ev nêzîkatiya me nêzî sîstemekê ye ku li dora xwe hûr û kûr û berfireh digire. Tevî ku ez fonksiyona diyalektîk qebûl dikim jî, şîroveya dibêje du serî hevdu tine dikin û pêş de diçin rast nabînim. Nêzîkatiya fonksiyonên bingehîn ên gerdûnê bi tez, antîtez û sentezê şîrove dikin, dikarin zêdetir bibin mentiqekî kêrhatî yê ravekirinê. Lê belê têkiliya sîmbiyotîk a hev xwedîkirinê ku cihêtî û dewlemediyê mimkun dike, weke şêwazekî têkiliya diyalektîkî yan jî têgihiştinê nêzî rêveçûna diyalektîka xwezayê ye yan jî xwedîxisletên ravekirinê ye. Divê mirov ji bîr neke û haya xwe jê hebe ku di gerdûnê de ji pirtikên piçûk heta yekparebûna di asta kozmosê de, dualîteyên van pêkhatina mimkun dikin û ya ji bandor û têkiliya van dualîteyan derdikeve holê, her duyan jî di hinavê xwe de dihewîne. Lê ji yekparebûna her duyan wêdetir şêwazê pêkhatineke cuda esas e, gerdûnî ye. Em di bingehê tevahiya veguherîn û pêşketinê de vî şêwazê pêkhatinê dibînin. Civak jî li derveyî vî şêwazê pêkhatinê hebûnek nîne. Xwediyê heman zimanê pêkhatinê ye. Bi kurtî du alîteyan timî pê kîne. Ji ber vê jî her duyan di hinavê xwe de dihewîne. Lê ji yekparebûna her duyan wêdetir jî derfet dê dide pêkhatinê nû. Bi vî awayî serwextbûna me li diyalektîka veguherîn û pêşketina civakan me hewcedarî zêdetir agahiya ber çav dike. Em kengî bi vê têgihiştina diyalektîk nêzî şiklê civakan ên ji parçeyên herî biçûk heta yê yekpare pêkhatî bin, hingî hêza me ya hizkirin û şîrovekirinê xisletên me yê mirovane, ango potensiyela me ya mirovê azad wê hînê zêdetir bikevin nava tevgerê. Em dikarin civak ê di ferde berçav bikin, hem ferdê azad ê berpirsiyarî pêş bixin, hem jî em dikarin civaka ji ferdên azad bi tesîrbûyî azad bikin. Derfetên azadbûnê herî zêde xwedî şansê wekheviyeke baş û potansiyela demokratîkbûnê ne. Ez divê dubare bînim ziman ku wexta ez dînamîzma sealî ya rastiya civakî destnîşan dikim, ez keşfeke nû nakim. Ez bi tenê hewl dim kirasê dînamîzma pêkhatina gerdûnî li civakan bikim. Eger were pirsîn ka çima dînamîzmên sealî, ez ê bibêjim ji ber hebûnê. Eger ji hebûnê re ji weke pirs bersivek bivê, wê wextê divê em pirsa em çima hene bikin. Lê li gorî min hebûn nayê guftûgokirin. Eger hebûn tunebûya, ji xwe hewce bi vê pirsê û pirsê din nedima. Ji tiştekî tune re cih tune ye. Di rewşa tunebûnê de bi tenê pêknehatin heye, ango mirov dikare behsa netiştekiyê bike, ev bi xwe jî ew tiştê em jê re dibêjim berradayiye tewşe. Eger em hebûn çêbûyînê qebûl bikin, wê wextê manedar e ku em behsa şêweyê çêbûnê bikin. Pê hestiyabûn ku bi tevahî maneya jiyanê, bi tevahî pêşketina fikrê ji pêkhatina guherîn û pêşketinê ye. Li ser vî hîmî ji kategoriyên fikrê yên zanistî, felsefî, dînî û mîtolojîk kulliyateke mezin pêk anîbûn. Ma em dikarin van kulliyatan înkar bikin. Di bingehê meseleyê de bi tevahî hemûyan xwestiye bersiva çêbûn û hebûnê bidin. Hin ji wan selîl rêbaza mîtolojîk û hinan ji wan jî selîl rêbaza dînî da ye. Van jî têra wan nekiriye, kategoriyên zanist û felsefeyê di hawara wan de hatine. Fonksiyon yek e, lê bersivê wan cihê ne. Li sedemên çêbûna hebûnê, çawa çêbûye û armancên wê her tem hatiye pirsîn û her kategoriyê li gorî dîsiplîna xwe hew dayê bersivan biafirîne. Weke dîsîplîna herî bi îdia zanistê dînamîzma sêalî ya pêkhatinê bi piranî rohnî kiriye. Wexta ku em di asta mekanîka kuantumê de li dualîteyên madde, enerjî û pêl û parçika binêrin, em ê bibînin ku timî rê li ber pêkhatinan vedikin. Û encama ku berhema van pêkhatinên dualîteye weke dewama wan a sêyemîn derdikeve holê. Ji xwe tevgerên vê dualîteya madde-enerjiyê gerdûnîne. Her du dualîte xwe di nav a sêyemîn de bi veguherînê dewam dikin, veguherîn bi awayekî pêşketinê yan jî berava jî bi paşketinê xwe dewam dike, ango dinamîzma hebûnê piştrast kiriye ku ev şêwaz karekterê wê yên bingehîn e. Ji xwe hewce nake ku mirov ji nû ve piştrast bike. Em li xwe binêrin. Zaroka dê û bav gelekî dişibe dê û bav, ji her duyan digre û dewam dike. Lê ev yek cihêwaziyeke nû û bi şêweyekê nû temsîl dike. Ev cihêwazî gelekî hêdî dibe û ev yek di her bûyera xwezayê de bi vî rengî ye. Ev rewşa mirov weke çêbûna zereyeke ezelî jî dikare were şîrovekirin. Ya rastî çêbûn bi vî şêwazî dikare di şerê hebûnê de bi ser bikeve. Çi ye şerê hebûnê? Mirov ça mana xwe misoger dike? Mayîn xwe biguherinê dewamkirine çima dibe ku ji bo piştrastkirina hebûna xwe be, yan jî biguhertinê temaşekirina li xwedayetiya hebûnê be. Ya bi serê mirov nakeve û dûrî aqilane ev e. Diviya bû em bi çavdêriya li tiştên çêbûne yên li nêzî xwe bibin xwedî mentiqekî, lê çima em ji van heqîqetên bingehîn evqas dûr ketin an jî hatin dûrkirin? Eger em vê rewşa berradayî û dûrî aqilan zelal bikin, em ê wê wextê karibin bên ser meseleya bingehîn. Ez behsa karakterê rêveçûna diyardeya civakî dikim ku hînê ji destpêkê ve bi vegotinan li hev hatiye alandin, sernixumandin û piştperdekirin. Civakbûnê çima hewcedarî bi van veşartin û piştperdekirinan dît? Me jî li hemberî van bûyeran çima weke hissî û analîtîk bi du awayan dabeş bû? Fonksiyonên wan çi bûn? Bi bersivên em bidin, em ê karibin civakbûna xwe weke heyî, weke em dixwazin şîrove bikin û biguherînin. Mirov weke kirdar, dikare şîrove bike û çiha dixwaze dikare biguhere. Lewma mirov hebûneke xwediyê vê qabîliyetê ye. Şîrove û daxwaza guhertinê bi gotineke din fikirkirin, pêhesîn û xwestek çiqasî li gorî dînamîzma pêkhatinê be, şansê pêkhatina şêweyê nû ewqasî zêde ye. Çendîn jê dûr bikeve jî, di civakbûnê de yan muhafazekar dibe yan jî paş vedikeve. Pêşketina mejiyê hissî û analîtîk li dora van pirsan pêk tê. Divê em li vir dawiyê li beşê ku em tê de zêde bi nav felsefeyê diçûn bînin. Ez ê zêdetir di sosyolojiya azadiyê de hewl bidim li ser vê mijarê rawestim. Civagbûna em weke klan bi nav dikin, bê guman hebûneke sekan nîne. Cinsê mirov xwe ji prîmatên mirovane vediqetîne û ev yek her wisa pêşketina civaka klan e. Pirsgirêka bingehîn mayîn e. Bi giştî jî pirsgirêka civakekê mane û karibe li ser lingê xwe bisekine. Li hemberî wan hêzên ku dixwazin wê ji civakbûnê derxin hebûna xwe diparêze. Her dem û li her deverê pirsgirêkên civakan ên bi vî rengî hene. Hin caran li dijî tehluke û rîskên berê xwe dane hebûna civakê ev parastin bi şêweyê xweparastinê pêk tê û civak bi vê hedefê ve xwe kilît dike. Carnan hin hebûn û rewşên bi kêr ên derfetê din pêşketineke danûstendinê ên sîmbiyotîk û berdar derdikevin holê. Hingê li wir jî pêşketineke pozîtîf bi lez dibe. Cins, klan an jî civak ji aliyê madî û manewî ve dewlemend dibe. Di van demên dawiyê de yek ji têgîna civaknasiyê dualîteya ez û yên din e. Eger em vê dualîteyê bidin ser hev û bînin ziman, li hemberî yên din ên di bin tehluke û rîsk ezê xwe biparêze. Yan wê yên din têk bibe, pêşketina xwe dewam bike, yan bikeve weznekê hebûna xwe biparêze lê pêşketina wê hêdî pêk bê yan jî wê bi bin bikeve. Li gorî asta binketina xwe wê hebûna xwe qismî yan jî bi temamî ji dest bide. Hingê weke hebûn ew êdî bi xwe nîne. Dibe objeya tiştekî din. Yan jî wê bê asîmlekirin weke yên din hebûna xwe dewam bike. Hingê jî kategoriyên weke mirov wan, çeloxwarî yan jî riziyayî bi nav bike pêk tên. Em bi awahekî berçavtir bînin ziman û ji têkoşîna manê ya civakê mînakên asta hêsan bidin, em ê bibêjin, Ji bo xwe ji heywanên dirinde û şertên ba hewayê, ji kêmxwarin û nexweşiyan biparêzin, mirov timî li beramberî şert û mercên xwezayê têkoşiyane. Tehlûke gefêl hebûnê dixwin, derfetên rê didin jiyanê û şertên erênî jiyanê xweş dikin, pêş de dibin. Ev serhatiya beşekî wê yê mezin li Efrîkayê û milyoneke sala dawî jî li Ewropa û Asyayê derbas bû û xelekên wê yên bingehîn jî hatine ruhnîkirin. Ev civak ji komên ji sed kesî nabihûre, dişibin hevdu û hînê xwe negihandine zimanê nîşanan. Di vê civakbûnê de bi piranî xisletên biyolojîk bi bandor in lê zêdetir kom bi tevger û pratîka xwe li dora jin dayikê dicive pêk tê. Zimanên pêşî yên bi daçeka mêbûnê vê rastiyê piştrast dikin. Divê mirov karektera civakê ya dayiktiyê piştguh neke. Pir girîng e ku mirov dayikê weke şefekê, otoriteyekê nebîne. Ew bi ezmûn, tecrûbe û xwedîkirina zarokan stûneke hêzê ya rêveberiya xwezayî ye. Li cîhwarê dişibin pergala malbatê bêhtir mirovan li dora xwe dicivîne û balkêş dibe. Têgîna baftiyê gelekî paşê weke têkiliyeke civakî derdikeve holê, lê civak di qonaxên dûr û dirêj de vê têgîniyê nas nake. Saziya mîrasê piştî pêşketina nîzama milkiyetê girêdayî sîstema baviktiyê pêş dikeve. Aîdiyeta zarokan û xalên wan ango birayê dayikê ji wan têgînan e ku zû derketine holê. Berhevkirina pel û pincaran û bi sînor be jî nêçîrvanî ji şêweyên tedarik û debara madî ne. Endambûna klanê ji bo misogerkirina jiyanê gelekî girîng e. Bi îhtimaleke mezin kesek li derveyî civaka kilan bihata hiştin an jî bi tenê bimane wê di dawiyê de bimra. Ya raste we ku mirov kilanê weke sîsik an jî kakilekî têkûz ê civakê bibîne. Şêweyê herî resen ê civakê ye. Piştî qonaxên pêşketinê yên dû dirêj, bi saya cografya xêr û bêr, mirovan gav avêtiye civaka neolotîk û me gelek caran anî ziman ku sîstema çiyayên Toros Zagrosê derfet û îmkan dane da ku ev der weke çemekî sereke yan jî mezin biherike. Di vê qonaxê de civaka dayikê derdikeve asta herî jor û ji bo berhemê zêde derfet û îmkan çêdibin. Piraniya sosyolojiyê civaka dayikê weke nîzama komîn a destpêkê, serdema berê û nû ya kevir û nîzama ho binav kirine. Li gorî min mirov ji vê serdemê re bibêje civaka dayikê ya komîn manedartir e. Ev qonaxa em behsa wê dikin, qonaxek e ku ji tevahiya dema jiyana civaka mirov ji sedû nod û nehê wê digre. Divê mirov biçûk nebîne. Zehmet nîne ku mirov fêm bike, ji nava civaka dayikê ya komin berhemê zêde û danehevên din ê çandî derketine û li beramberî vê zilamê bihêz û xasûk ê li ber serê wê aware aware geriyaye, hin caran bi awayekî serketî nêçîrvanî kiriye û bi van severên nêçîrvaniyê her çûye bihêz bûye û cara pêşî çavê xwe berdaye serweriya nîzama civakê. Gelek nîşaneyên antropolojîk û belgeyên arkolojîk ev çavdêrî û dane ber hev vê îhtîmalê bihêz dikin. Dîsa me gelek caran anî ziman ku civaka bavik ji şaman, şêxê kal ê bi tecrûbe, zilamê fermandar ê esker pêk hatiye. Ya rast ew e ku mirov di vê pêşketinê de protîpa şêweyê civaka nû bibîne. Ango mebesta me ji civaka nû ew e ku kilam bi hîyararşî dibe. Hiyararşiyê bi awayekî mayînde rê li ber çinîbûn û rêxistiniya şêwazê dewletê vekir û ev dabeşbûn vebirî kir. Civaka dewlet û çîn nas kiriye diyar e ku xisletên wê guherîne. Berhemê zêde êdî weke diyarî nayê dayîn, li bazarê weke malê guhertinê nirxekî metabûnê digire û ev kirîn û firotina li bazarê dînamîzma bingehîn a bihevguhertinê ye. Kengî di civakê de bazar, bajar, bazirganî weke sê hêmanên mayînde ketin dewrê, dewletbûn û çînûbûn jî pêş dikevin. Ji ber ku me di nava şertên zeman û mekan de behsa vê pêşketinê kiribû, ez ê dubare nekim. Bi vegotinên cihê, gelek sosyolojiyan ev civaka nû weke civaka çînî, civaka bajêr, civaka dewletdar, koledar, feodal û kapîtalîst bi nav kirine û hewl dane bi van têgînan bersivê bidin. Çînîtî, bajartî û dewletdarî xisletên eşkere û mayînde ne. Ji lewra ji van pêvajoyan re şaristanî, medenî hatiye gotin. Bi ya min mirov dikare li gorî naveroka wê gotina civaka şareza bi awayekî kurt weke şaristanî bikar bîne. Lê bala me dikşîne ku wexta em şaristanî dibêjin, li gorî etîka civakê em behsa mezinkirin, bilindkirin û pêşketinê nakin, em wê weke serberjêrçûyînê û zordestiyê şîrove dikin. Civaka şareza li gorî nirxên berê yên dayika komin di warê exlaqî de serberjêrçûyînê îfade dike. Di zimanê herî kevn de ku em nas dikin, di Sumerî de ev yek bi awayekî balkêş tê îfadekirin. Gotina Amargî hem tê maneya azadiyê û hem tê maneya vegera li dayik û xwezayê. Pê Hesîneke rast e ku di navbera dayik, azadî û xwezayê de têkiliyek wekheva balkêş û rast hatiye danîn. Civaka Sûmer a cara pêşî civaka şareza nas dike, bi gotina Amargî hesreta xwe ya ji bo civaka komin a dayikê îfade dike ku hînê ji wan nirx an jî civaka berê ya komin dûr neketiye. Di orjînalîteya Sumerê de mirov vê ser û bin bûnê hem dikare bibîne hem jî balkêş e û mirov jê hîn dibe. Wezna di têkiliyên navbera jin-mêr de li dijî jinê xira bûn. Rewşa vê bûyerê di diyalogên navbera Înnana Enkî de xuya dike. Ev diyalog weke ceribandineke destanê ya pêşî hatiye çêkirin. Destaneke berî destana Gilgamêş e. Şerê navbera nîzama komin a dayikê an jî civakê û civaka hiyararşîk a bavik, ango civaka derbasî şaristaniyê dibe de tîne ziman. Pir eşkere ye ku pêvajo bi awayekî zêde neadil û bi têkoşîn dimeşe. Li gorî daneyên dîrokî civaka Sumerê di qonaxa pêşî de pêvajoyek ku mirov dikare wê weke demokrasiya destpêkê bi nav bike dîtiye. Civata Rûsspiyan hînê wernegeriyayê nîzameke bavkan. Guftûgoyên gelekî gur û geş têne kirin îşaret bi şiklekî demokrasiyê dike. Têgînên mîna fermana Xwedê hînê çênebûne. Jixwe ev têgîn pîvaneke pergala eskerî despotîka yekalî ye ku çavkaniya wê tîpekî bi maskeye yê ku zilamê bi hêz û xasûk li xwe kiriye. Şêwazê hevpeyvînê di destana înnana de gelekî geş e û di civakê de çi diqewime tîne ziman, behsa bêedaletiyê û ya bi ser jinê dane hevên wê û zarokên wê de hatiye dike. Eger belge gelek hebûna, me yê karîbûya bidîtana yan jî haya me wê jê bibûna ku bi îhtimaleke mezin ji demokrasiya Atîna ya Çîna koledar gelekî wêdetir gihîştine qonaxeke demokrasiyê. Ji aliyê teorîk ve em dikarin tê derxin ku derbasbûna civaka şareza di heman demê de bi derbasbûna civaka demokratîk re di zik hev de pêk hatiye. Guftûgoyên dijwar ên pêşî li civatên rûspîyan repirepa hatina dengê piyê demokrasiyê ne. Li cem tevahiya civakan di heman qonaxan de em du alîteyên bi heman rengî dibînin. dualîteya civaka şareza û civaka demokratîk. Eger bi awayekî berçavtir em bînin ziman, em ê bibêjin dualîteya dewlet û demokrasiyê. Li her devera dewlet heye, pirsgirêka demokrasiyê heye. Li her devera demokrasî hebe jî rîskeke dewletbûnê heye. Demokrasî şêweyekî dewletê nîne. Her wiha weke demokrasî jî têgîna dewletê şaş e. Divê mirov baş bala xwe bide ser xisletên têkiliya di navbera her du dualîteyan de. Di tevahiya dîrokê de dualîteyeke fen û fût li ser hatiye kirin jî ev e. Ya ji nava civaka berê derketiye û pêş ketiye, demokrasî ye yan jî dewlet e. Vê yekê rê li ber berevacîkirin û guftûgoyan vekiriye. Ev yek jî nîşan dide ku pêvajo di zik hev de bi gelek şeran, xwe li hev rakişandin û pevçûnan derbas bûye. Di mînaka Îslamê de ku em baş dizanin, pevçûn û guftugoyên li ser demokratiyet, cumhuriyet û saltanetê de balkêş û zelal in. Muqaweleya Hezretî Muhammed a Medîneyê mîna peymana civakî ya Jean-Jacques Rousseau ye, mirov vê yekê bi hêsayî dikare di Quranê û hedîsan de bibîne. Lê arîstokrasiya eşîran a li ber serê wan bêhêzbûyî, nemazê nîzama hîyaraşîk a qebîleya Qureyşiyan pir eşkere li saltanateke mîna ya Bîzans û Sasaniyan digere. Hînê di dema Hezetî Muhemed de ev pevçûn heye. Ji xwe maneyeke pevçûna di navbera Meke û Medînê de ev e. Pev diçin, gelo nîzama nû wê cumhuriyet be, bi erebî tê maneya demokrasiya gel, yan jî wê saltanat be, ango nîzama monarşîk a ji bav derbasî Kurd be. Vê pêvajoya bi pevçûn bi reva Hezretî Muhemed ji Mekeyê di sala şeş sed û bîst û du duyan de piştî Zaynê de dest pê kir, bi kuştina Hezretî Alî li Kûfeyê di sala şeş sed û şêst û yekê de bi şîdeteke bi heman rengî li cihê îro şer li ber serî wî diqewime dewam kir û klîka Muawiye ya alîgirê seltanetê ji vê pevçûna pêncî salî serketî derket. Di wê demê de nîzama bihêz a hîyaraşîka eşîrê rê nade cumhûriyetê. Ya rastî şans neda demokrasiya dest pêkê. Ji vî alî ve jî îslamiyet bi sosyolojiyeke rast were lêkolîn wê gelekî encamên balkêş derxîne holê. Dîrok mînakekî din ê balkêş di dema avabûna împaratoriya Îrana pers de pêşkêş dike. Persan mîrasa konfederasyona me dan piştî guftûgo û pevçûnên dûvdirêj veguherandin împaratoriyê. Di vê de binemala Axamenîd bi roleke diyarker rabû. Gelek nîşane hene ku bi pêşengiya rahibên Medyan ji salên pênc sed û şêst berî zaynî heta salên pênc sed û bîstan demeke pir dijwar derbas bûye. Kambîzê Sexte ji bo vê mînakeke balkêş e. Damezrandina berê ya Konfederasyona Medan mînakeke tîpîk ê demokrasiya destpêkê ye. Dîroka Heredot di vî warî de vegotinên balkêş pêşkêş dike. Demokrasiya Atînayê dîsa yek ji wan mînakan e ku baş tê zanîn. Çi bi Qiraltiya Spartayê çi jî bi Makedon û Persan re şerê kirin, bi awayekî din gelo şerê demokrasî, împaratorî yan jî qiraltiyê bû. Destpêk be jî li ser hîmê çînî be jî guftûgoya civakeke demokratîk e yan jî civakeke şaristaniyê ye hatiye kirin û li ser her pevçûne. Li Romayê di şerê li ser cumhuriyet û împaratoriyê de di serî de Sezar kesên herî navdar jî dikarin di van şer û pevçûnan de bêne kuştin, ango ev pevçûn hebûna dualîteyeke bi şer û şîdetê nîşan de. Em dikarin van mînaka zêde bikin. Ji bo em eleqeya xwe ya ji mijarê re xurt bikin û hêza têgihiştina xwe mezin bikin, em dikarin şoreşên mezin ên fransî û rûs jî di vê çarçoveyê de bi nav bikin. Şoreşa Fransayê ya di sala hezar û heft sed û heştê û nihan de li dijî monarşiya mutleq dest pê kir. Bi cumhuriyetê jî bi encam bû. Ango bi demokrasiya civakî ya radîkal bi encam bû. Di pêvajoyeke pir dijwar re ango dema terora şorişger re derbas bû. Piştî trûmvîra bi împaratoriya Napolyon dewam kir. Piştî demên derbasbûnê yên cûr bi cûr heta roja me ya îro dîroka Fransayê şahidî li îlankirina pênc cumhûriyetan kir. Ya şeşan jî tê guftûgo kirin. Di şoreşa Rûsa mezin de sala hezar û neh sed û hevdan perde bi demokrasiyeke radîkaltir vebû. Di şerê navxweyî de dîktatoriya şoreşgerî nas kir. Di dema Stalîn de dîktatorî mayînde bû. Di sala hezar û neh sed û heştê û nihan de, di salvegera du sed saliya şoreşa Fransayê de ji nû ve li demokrasiyê vegeriya. Hînê jî dixwaze demokrasiya xwe pêş de bibe. Di dema modernîteya kapîtalîst de bi sedan mînakên bi heman rengî hema bêje her sal têne dîtin. Min ev vegotina dû dirêj a bi mînakan ji bo du têkiliyên li Hevgeriyayê, nakokiya di navbera demokrasî û şaristaniyê de rewşa bi pevçûn û tengezar nîşan bidim, pêşkêş kir. Xisûsa ku divê em bala xwe bidinê ew e ku her dû civakan jî dixwest li ser civaka komin hebûna xwe dewam bikin. Weke me berê jî anîbû ziman, civaka komin hînê jî dewam dike di tevahiya şaneyên civakan de weke diwijmê hebûna xwe dewam dike. Şaneya dayik e ku ji bo mayîndebûna cinsê mirov divê guman şê neyê kirin. Di wicûd de çawa ku şaneyên dayik ji bo binyeyê xwedî bikin şaneyan tamîr dikin û wexta hewce bike wan ji nû ve çêdikin, civaka komina dayikê jî di tevahiya civakên dualîte de hebûna xwe bi şêweyekî bi vî rengî dewam dike. Ez gelek caran dibêjim, civaka ku min a dayikê wê bi civakên şareze û demokratîk ên ji nava xwe derxist re şer bike, tengezar bibe û carna jî bi wan re li hev bike, dîsa jî tine nabe û wê nebe. Bi vî awayî mirov rewşa civaka ku min a dayikê destnîşan bike, sedem û encamên xwe yên girîng hene. Wexta ku cihê wê bê, ez ê dîsa jî tim û tim behs bikim. Ez timî behsa şerê di navbera civaka şareza û civaka demokratîk de dikim. Ev nayê wê maneyê ku em li hev nakin. Berava jî di navbera van her du civakan de lihevkirin esas e. Ya rastî diviyabû esas bûna. Ji ber ku li gorî diyalektîkê du seriyên dijber hevdu tune nakin. Ji lewra civaka demokratîk û civaka şareza bê hev nabin. Hebûna yekî biyê din e. Berê jî min gotibû, şaristanî û demokrasî her du jî ji civaka komn a dayikê tên. Demokrasî zêdetir li bêbextî, zordestî û mitînkariya tebeqeya jor a hiyararşîk rasatiye û ji xwe re piraniya jêr û piraniyan esas dikire. Şaristanî jî zêdetir tebeqeya jor a hegemoniya îdeolojîk, mêtinkarî û zordestiyê dewam dike, dixe bingehê xwe. Lê ev alî weke du beşên bi kêrê ji hev hatine kirin û ji civaka komên a dayikê qutnînin. Di zik hev de ne, lê cudahiya wan ji hev têra xwe pêş de çûye. Di vê noqteyê de divê em bi tevahî têgihiştina li têgîna civakê di ber çavan re derbas bikin. Hem jî bi şertê ku em lê serwext bibin û timî ji bîr nekin. Weke çînîbûnê, di her çînê de bi hezaran komên jêr, bi milyonan malbat, gelek cureyên koman ê nebûne çîn û li hemberî çînîbûnê li ber xwe din, bi qasî yên globalbûne, komikên herêmî bûne, bi hezaran cure têkilî û nakokiyên dîn, ziman, siyasî, ekonomî, eşîr, netewe, navneteweyî, kaos û nîzamên tengezar, cangiran, bi şer û bi piştgirî ketine nav hev, Ne bi şêweyê yek bi tenê, bi hezaran ên bi tenê, bi tevahî yekpareya yekparebûnekê divê civak werin fêmkirin. Di nav vê germoleya mezin de demokrasî û dewlet çiqasî hev di weznekê de bigirin pergaleke nêzî aştiyê pêk tê. Ji bo bi tevahî aştî bibe divê dewlet nemîne. Her çiqas em vê yekê weke teorîk bifikirin jî di warê pratîkê de Em hînê ji vê gelekî dûr in. Jiyaneke demokratîk a demdirêj bi tevahî civakê û heta civaka dewletê dikare bigîne aştiyeke temam. Di momenta dîrokê ya heyî de li gorî wezna hêzên qala wan tê kirin, ango hêzên dewlet û demokrasiyê bikevin pêvajoya şernekirinê mirov dikare behsa aştiyê bike. Eger demokrasî bixwaze bi tevahî dewletê daqurtîne, di momenta dîrokê ya heyî de zêdetir wê xisletên kaotîk xwe nîşan bidin. Ezmûnên li gelek welatan vê rastiyê nîşan din. Eger dewlet timî rewşeke demokrasî tê de nîne ferz bike wê sîstemên dîktatorî û despotîk pêk bên ku di momenta dîrokî ya heyî de encam dîsa kaos e. Şaristaniya jê re pêvajoya dîrokî tê gotin pênc hezar sal dewam dike. Mafê jiyanê kêm bi destê demokrasiyê ket. Lê piraniya civakê û piranî her tim li benda demokrasiyê man. Ji bo wê têkoşiyan. Belkî jî bi hezaran sal derbas bibin jî û bi heman awayî nebe jî bi awayekî dewlet û demokrasî wê di zik hev de bijîn û dewam bikin. Pirsgirêk ew e ku bi qasî mirov, dewlet û demokrasiyê ji hev bike, divê karibe pîvanên sîstematîk ên pê karibin bi hev re bimînin û hev înkar nekin diyar bike. Belkî jî divê mirov destûrên nû yên bingehîn çêke. Di nav hev de bûna dewlet û demokrasiya heyî bi temamî xapandine. Mîna pelên mêwan e ku pê eybên hev vedişêrin. Ji vê rewşê neyê buhirandin, guftûgoyeke hevgirt ya demokrasî û dewletê nayê kirin. Du şoreşên herî modern ên Rûsya û Fransayê bihêlin ku van mijaran pêş de bin û zelal bikin, alozî mezintir kirine. Teworiya siyasetê divê herî kêm dewleta li demokrasiyê vekirî, ango dewleta demokrasiyê qedexe nake û xwe naxe şûna wê û demokrasiya dewletê înkar nake, ango demokrasiya xwe bi lez nake dewlet û dewletê weke sazûmaneke timî divê ji holê were rakirin nabîne, pêwîsteke bi lez ji aliyê naverok û şêweyê ve diyar bike. Bi rastî hewcedarî bi tewriyê heye, lê hewcedarî bi tewriya bersêvê bide pratîka naverastê tevlî hev dike heye. Ez bawer dikim ku mirov dikare dewlet û demokrasiyê bîne astekê ku kêm şer bikin û hev bêtir berdar bikin. Şêweyên bi vî rengî yên dewlet û demokrasiyê hem hewce ne hem jî mimkun in. Siyaseta pêdivî pê heye jî mirov dikare li ser vî hîmî peştev be. Dewletên heyî demokrasiyê bi awayekî cewherî qebûl nakin. Dewletên heyî gelekî cangiran û xwedî wicûdekî dêw in. Demokrasî jî mîna karîkatorekî dewletê ne ku çeloxarî û bêkêr in. Bêguman meseleya bingehîn a felsefeya siyasetê û pratîka wê ev e. Divê ez dubare bînim ziman ku ez ê van xusûsên di wan de gelekî tespîtên nû hene di pirtûka sosyolojiya azadiyê de bi firehî guftûgo bikim. Haya min ji min heye ku min di çarçoveya teworiya bingehîn de paradîgmayeke ji paradîgma sosyalîst û ya rêwresma lîberal cudatir pêşkêş kiriye. Ez ê hewl bidim hinekî din jî naveroka wê tijî û xurt bikim. Min di çarçoveya vê vegotina kurt de hewl da bersiv bidim ka em dikarin kapîtalîzmê weke şêweyekî civakê di ku de û çawa bi cîh bikin. Eşkere ez kapîtalîzmê ne weke şêweyekî ekonomiyê û ne jî weke şêweyekî civakê dibînim. Beriya her tiştî, em hewl bidin têkiliya jê re ekonomiya kapîtalîst dibêjin di nava yekparebûna civaka şareza de bibînin. Ekonomiya kapîtalîst jê re ekonomiya bihevguhertinê jî tê gotin. Bi şêweyê vê ekonomiyê metabûn çêdibe. Di vê ekonomiyê de yekdestiyek heye ku ji têkilî û reqabeta di bazarê de keysê dibîne bi buhayan dilîze û cudahiya di navbera deveran de sûdê werdigire. Girîng e ku mirov vê xisûsê baş fêm bike. Li gorî vê binavkirinê jî divê mirov baş zanibe ku ne sektorek e ku nirxê guhertinê diafirîne. Bi giştî pir hindik bi jiyana ekonomîk re têkildar e, lê belê ji ber pozîsyona xwe ya stratejîk hindikayiyeke diyarker e. Di destê hindik kesan de nirxekî mezinê guhertinê yê ketiye ser hev e. Ji lewra jî bi serdestiyeke stratejîk dikare hem biajotina mala bazarê û hem jî xwesteka ji bo wê bilîze. Divê neyê ji bîr kirin ku ev serdestiya heta wê rojê di destê dewletan de jî nîne. Çêbûna vê serdestiyê û şêweyê bikaranîna wê balkêş e. Kêm zêde mirov çêbûna wê fêm dike. Lê şêwazê çêbûna wê ji ber ku xwe dispêre timî mezinbûna sermayeyê gelekî bi bandor e û dikare civakê ser û binî hev bike. Eger mirov ji vê rola wê re bibêje şoreş e, ev bi civakê re îxanet e, nexasim jî bi civaka dîrokî û demokratîk re. Zanista ekonomî û polîtîk wê kengî li xwe mikur bê ku xwemezinkirin û bikaranîna sermayeyê talanek e ku kirasek lê hatiye kirin û ev gelekî hûr û kûr tê kirin. Ji xwe supermenên ekonomiyê siyasetvanên ekonomiyê ji navê qudsiyeta qanûnê sûdê werdigirin û ev jî qanûna navdar a karê ye ku wê cîla dikin û pêşkêş dikin. Ez ji zilamê bi hêz û xasû re çima kapîtalîst nabêjim? Ji ber ku desteserkirina wî xwe dispêre hêzê û şer, ji ber wê. Bê guman em ji bîr nakin ku şer dafik e. Hewce nabîne kirasê hiqûq û dîn lê bike. Lê pêwîst e ku mirov heqê ekonomiya kapîtalîst di vê noqteyê de bide. Têkiliya ekonomî dewletê ya beriya wê bi desteserkirina bi darê zorê bû. Rêwresma hiqûqa hîyararşîyê dînê bi ser ve bû rêzika wê ya malê kafiran helal e, eşkere weke heqekî destûrê di dest heserkirinê. Ango zilamê bi hêz û xasûk êdî dibe dewlet. Ekonomîya kapîtalîst di vê noqteyê de ji dewleta klasîk vediqete. Ez nabêjim dijberê wê ye. Asta pêşketina civaka şareza ji ber ku talaneke mîna xenîmetê berdar nabîne li vê sektorê pêşî vedibe. Ji xwe wexta dewleta koledar û feodal bêber bû, ji wê kêliyê û pê ve ew li ser kar e ku ev jî cudahiya wê nîşan de. Ji xwe bi vî awayî derfetê dide xwe ku navê sîstemeke nû ya ekonomiyê li xwe bike. Yekdestdariya dewleta koledar di serdemên pêşî de gelekî berdar e. Em wexta li qebrên fîrewnan, piramîdan dinêrin, em li bermahiyên bajarên Greco-Romen dinêrin, em vê rastiyê dibînin. Sektora kapîtalîst jî di vê demê de heye lê gelekî bi sînor e. Berdarbûna yekdestdariya dewletê rê nadiyê ku di wê sektorê de pêş bikeve yan jî hindikî rê didiyê. Kengî nîzama xebatê ya koledar bêber dibe, em dibînin nîzama xebatê ya feodal belav dibe. Mijara me nîne ku em analîz bikin bê ka şarestaniya koledar çima bêber bûye. Lê di vî warî de em bi kurtî dikarin qîma xwe bi gotina çend hevokan bînin. Ev şaristaniyê bi têgihiştina xwe ya jiyan û xebatê ya demeke dirêj, bi belavbûna xwe ya li mekanekî fireh, bi mesref û lêçûna zêde, Ji ber ku sînorê wê yên bi zorê û kolekinê yên peydakirina mirovan bi dawî bûn, ji ber ku ji derve û hundir bi hezaran serhildan û berxwedanên bi karaktera azadîxwazî û demokrasîxwaziyê li dawiyê ma. Civaka şaristaniyê ya hat avakirin û zêdetir ji aliyê Îslama Rojhilata Naverast û Xrîstiyantiya Ewropayê ve hat temsîlkirin, li gorî şaristaniya Greko-Romen a mîrasayê wergirt û ji şaristaniya ew jî li ser hatin avakirin ji şaristaniya Sumer û Misirê cuda Xwe spar şewekî meşrûîyet û mêtinkariyê. Her du dînan zemînekî xurt ê meşrûîyetê danê. Li gorî kole bi gundiyê serf, koyê wê ye, civaka şareza karîbû xwe nû bike. Bêguman dema dirêja xrîstiyantiyê bi qasî sê sed salan bû wijdanê xizanan û têkoşîna azadîxwazî û wekevîtiyê ya di bin perdeya mezhebên cihê yên îslamê de dewam kir. Ango, hewl dan û lêgerînên li Civaka Demokratîk bi roleke sereke kirin ku şaristaniyê hem xwe nû bike û hem jî xwe dewam bike. Weke îdeologên şaristaniyê îdia dikin, ev yek ji mezinbûna şaristaniyê û pêşketina wê ya bi rûmet nîne. Her çend hin destketiyên wê hebin jî, ya rastî bi saya bermahiyên civaka komîn a berê, bi saya hezaran berxwedan û serhildanên xizanan, reva koleyan, qewman û eşîran xwe gihandiye vê astê. Di civaka şareza de zordestî û mîtîngeriyê xwe bi amûrên nû yên rewakirinê nû kirin, bi vê re amûrên wê yên bingehîn çîn, bajar û dewlet jî veguherîn û nû bûn. Di nava têkiliyên nû yên serv, senyor, bajar, bazar û dewlet û ev de pêşketina hêmanên kapîtalîst hêsan bû. Bajarên ji Çînê heta Okyanûsa Atlasê li dora bazarê çêbûn, kirên ku hilberîna metayê zêde bi lez bibe, bi hevguhertina mal hûr û kûr û berfireh bibe. Buhayê cihê ya di navbera bazaran de kir ku kara yekdestiya bazirganan bigihîje asteke nedîtî. Bi vî awayî cara pêşî bû ku bajaran kes dît bi gundan re bikevin weznekê. Şaristaniya Îslamê ya di navbera Rojhilata Dûr û Ewropayê de bi awayekî şaristaniyeke bazirganiyê bû. Ji aliyê bazirganiyê ve ji Ewropayê re çi hewce dikir pêşkêş kir. Çi ji aliyê çanda maddî çi jî ji aliyê çanda manewî ve. Amûrên din ên bingehîn ên şaristaniyê ji xwe ji serdemên destpêkê ve dihatin pêşkêş kirin. Barkirina bajar, çîn û dewletê bi Îslamê re bi dawî dibe. Di vê de bê guman rola Ereb û Cuhuyan sereke ye. Karên Greko-Roman di serdema antîk de nîwçe hiştibû zanyarên Ereb û Cuhuyan pîşesaz û bazirganên wan temam kirin. Kêmasiya girîng a bi tenê ya şaristaniya Rojhilata Naverast ew e ku sektora kapîtalîst nikarîbû ji bajaran bibihire û di nava mekanê welatekî de bi roleke sereke rabe. Ango ya Amsterdam û London tê de bi ser ketibûn, ew nikare tê de bi ser bikeve. Di vê de rejîmên mutlaqiyetê yên Ewrûpayê wêdetir otorîteya navendî ya despot diyarker bû. Avahiyên siyasî yên li Çîn û Hindistanê di warê navendîbûn û asîmetrîkbûnê de ji saltanatên Rojhilata Naverast serdesttir bûn. Japonya hinekî di şêweyê siyasî yê feodal ê mîna Ewrûpayê de ma. Em dema tên têgihîjin sedsala şazemîn, em dibînin îdî taqeta şaristaniyên Asya Qedîm nemaye ku gaveke nû bavêjin. Zeferên Tîmur û Cengiz, koçên ezbetên Tirk û êrîşên wan bi tenê bûn sedem ku hinekî din temenê xwe dirêj bikin û bibin xwîneke teze. Çi bûbûya wê li Ewrûpayê bûbûya ku weke nîvgiraaveke li serê Rojavaya Asyayê disekinî. Ji ber ku laboratwara nû ya şaristaniyan ew derbû. Tevî şaristaniyê wexta bazirganî û sektora kapîtalîst bar kirin Ewrûpayê, li pêşiya xwe erdên bakîr û beyar, bajarên nû ava bûne û feodalîteyeke nû gihîştî ya xam a Ewrûpayê dîtin. Mirov ji wan re nekarîbû şaristanî jî bigota. Li Ewrûpayê xirîstiyantiyê ya heta dawiya sedsala dehan kir dayîna morala manewî bû. Eger şaristaniyeke qedîm a mîna li Rojhilata Naverast li Ewrûpayê pêk bihate zehmet bû ku şaristaniya kapîtalîst lê pêş biketa. Şaristaniyên nû li erdên bakîr û beyar çêdibin. Mirov vî alî jî di warê şaristaniyan de li ber çav bigire dikare baş hîn bibe. Di meyandina şaristaniya Ewropayê de em dibînin ku valatiyeke gelekî balkêş heye. Ji ber ku dewamkirina bi ya berê zehmet e û ya nû jî xam e. Ev yek dihêle ku ya sêyemîn karibe ji navê derkeve. Mînak di ser Spanyayê re ereban, di ser Balkanan re Osmaniyan, Di başûrê Sîbîryayê re êrîşên qewman, herî dawî jî eger milekî êrîşên moxolan li Ewropayê bi şêweyê berê împaratoriyek ava bikira, gelo dîrokê çawa ber bigirta û rê ve biçûya? Wer xuya ye ku li Ewropayê şans jî hêmanekî girîng e. Bi tevahî van spekûlasyonan em li ser şaristaniyê dikin, ji bo em çêbûna sektora kapîtalîst û karektera hegemonîk zelal bikin. Em dibînin ku ji bo pêşketina xelekeke şaristaniyê jî nîşane xuya nakin. Komeke mezin a spekulatorên bi bandora hêza hezar tesadufî li herêmên marjînal û telşên şaristaniyên qedîm di ser bazaran re û li dijî wê bi lîstikên peran û birêyên dûr ên bazirganiyê û ji talanên mîtingeriyê bi zêdeyî yên para xwe girtî di ser du bajarên Ewropayê yên herî bêîdda pêşî li Ewropayê Paşê li tevayiya dinyayê karîbûn hevkomaniya xwe deynin û bi dijwarî bikar bînin. Bi tevahî lêkolîn nîşan didin ku ev koma spekulator gelekî muhafazekar e, ti fikrek xwe ya afirîner û vedîtinek xwe nîne. Karê herî baş dizane bike ew e ku bi peran, peran bi dest bixe. Di dema tinebûn û şeran de dizane ji kurtêlan bi dest bixe, li gelemperiya dinyayê ji cudahiya di navbera buhayan de her bêhtir bi dest bixe, hînê zêde pereyan bi dest dixe û ev qadeke civakî ye ku herî zêde tê de dizane tevbigere. Yek ji xisletên balkêşên Ewrûpaya di serê sed sala şazemîn ew e ku pere gihîştiye wê astê dikare hukm li her tiştî bike. Fermandar û rêveberê rastî bûye pere. Pere li cem kê be, hêz li cem wîye. Bê guman di vê de sedemê bingehîn ew e ku her ti zêde bûye meta, bûye bazar û bûye bajar. Ti hêza desthilatdariya Asyayî ya qedîm, siltan an jî împarator û heta ti împaratorê Romayê ti pirsgirêka wî bi berhemê metabûnê bi pere û bi peran rêvebirina desthilatdariyê tine bû. Hebe jî gelekî bi sînor bû. Hebe xezîneyên dinyayê ji mêj ve biribûn qesrên xwe. Sektora kapîtalîst wexta serketin li pey serketinê bi dest xist, qiralên Ewrûpayê di rewşekê de bûn parsa deyinan dikirin. Têkiliya hêza pere û desthilatdariyê îdî ketiye qonaxeke nû. Desthilatdariya siyasî cara pêşiye li ber peran çongê wê dişkên. Ev rastî jî piştrast dike ku pere hêza fermanê girtiye û ev yek nîşan dide ku çend bihêz bûye. Napolyon wexta derbarê artêşê de digot pere, pere, pere, ev rastî danî ziman. Di dîroka şaristanî ya dinyayê de, di bingehê nûbûnê de giranîya bandora pere heye û ev jî di şaristanîyê de rê li ber nûbûnê vedike. Lê di xisletên wê yê bingehîn de ti guhertineke bi kok çênabe. Ji xwe şaristanî, pere, bazar, bajar, bazirganî û heta banka û senedê hînê nû nas nake. Hemû jî bi hezaran sal berê hatine vedîtin. Sernavekî din ê girîng ew e ku sektora kapîtalîst di destpêkê de têkiliya xwe bi hilberînê re tine bû û heta têkiliya wê bi bazirganiya biçûk re jî tine ye. Di têkiliyên bingehînên aboriyê de ti keşfek an jî tiştekî nû kiriye nîne. Hêza afirîner a guhertin û metayê jî nîne. Ji hezarên salan ve guhertin û metabûyîn dewam dike û tê. Eger îlle hewce dike ku em behsa qabiliyetek wê bikin, divê em bibêjin ku hêza pere baş keşif kiriye, dizane bi kar bîne, dizane pere bike sermaye, ango dizane ji pereyan, pereyan bi dest bixe. Di vê pîşesaziyê de hosta ye. Pisporên pere û gera mal al bazarê bûn. Eger mirov di serê sedsala şazemîn de ketina Ewropa ya bin fermana pere bi tenê bi hostatiya vê komê ve girê bide, ev yekê bibe tengavkirina rastiyan. Bi tevahî rastiyên em tînin ziman nîşan didin ku di pêşketina şaristaniyê de rola ev kom pê rabûye gelekî bi sînor e. Pere û bazar mecbûr nebûn ku sektora kapîtalîst derxin holê. Gelekî zêdetir hêza pere û bazarê li cem şaristaniyên Asyayê hebû. Eger yekser têkilî hebûya wê berê pêşî li wan deran derketiya holê. Bi giştî tê qebûlkirin ku mirov nikare têkiliya zanist, huner, dîn û felsefeyê jî bi derketina kapîtalîzmê re deyne, ji ber ku ew li gorî prensîbên dîsîplîna xwe ya manewî bi gûman û dijber nêzî vê derketin û çêbûnê dibin. Mijareke min timî hew daye bi bîr bixim. Hêzeke mîna jinê ça bû ku li ber destê mêrê ti xisleta wî ya afirînerî û hilberînê nîne kete rewşeke ev çend belengaz û bû mehkûmê ber destê wî. Bê guman bersiv rola zorê ye. Piştî ku aborî jî ji destê wê girtin êdî êsîriyeke xeternak ferz dibe. Mêrekî zarok jî deyne ser serê wê, çil salî wê karibe pîrektiyeke biçûkketî jere bike. Ew qasa ew ji kesayetiya xwe bûye, deng jî jê dernayê. Ji xwe pîrektiya ji zilamê bi hêz re xeternak e. Ez bawer dikim ku em hêza pere weke sermaye li ser civakê bi vê mînakê re bidin ber hev, wê ji bo hînbûnê gelekî bi kêr bê. Ji xwe piştî ku pere gihîşt hêza fermandanê, ya rastî îdî bûyer meseleyeke aborînî ne. Dîroknasê Hoste Fernand Brudel wexta dibêje, Kapîtalîzm dijberê bazarê ye, ango li dijî aboriyê ye û heta li dijî ekonomiyê ye, rastiyeke gelekî manedar tîne ziman. Ji ber ku ekonomî bi diyardeya bazar û guhertinê daye destpêkirin, hukmê wî gelekî giranbiha ye. Min jî timî dixwest bînim ziman ku kapîtalîzm her tiştê xwe di nava ekonomiyê de dadike, dixeniqîne, lê ya rastî ti têkîliya xwe pê re nîne û heta dijminê wê yê sondxwarî ye. Ez îdia dikim, kapîtalîzm ekonomî nîne, dijminê wê yê sondxwarî ye. Di beşên pêş de ez ê vê mijarê bi awayekî berfireh bigirim dest û li ser rawestim. Gelo fînans ekonomî ye, Ma fînansa global ekonomî ye. Qey felaketa hewîrdorê ekonomî ye. Ma bêkarî pirsgirêkeke ekonomîk e. Banka, senet, qûr û fayîz ekonomî ne. Mîna kanserê ma ji bo karê hilberandina metayê ekonomî ye. Lîsteya pirsan dirêj e. Bersiveke be tenê ji bo hemûyan heye ew jî naye. Formul ev e, Pere, sermaye bahane, ango desthilatdarî şahane. Pere, sermayeyê bilîtsikên heta dawî hîlekar ne şêweyek nû yê aboriyê afirandine, ne jî şêweyekî civaka kapitalîst û heta mirov dikare behsa şêweyekî şaristaniyê yê bi navê şaristaniya kapitalîst bike. Li naverastê lîstikek heye ku di ti dema dîrokê de nehatiye dîtin û bi vê lîstikê civak bi dest xistine. Ne bi tenê hêza aboriyê, bi tevahî hêza siyasî, eskerî, dînî, exlaqî, zanistî, felsefî, hunerî, bi tevahî çanda madî û manewî hatiye bi dest xistin. Kapîtalîzm, desthilatdarî û serweriya herî berfireh e. Em li çar sed salên dawî yên mirovatiyê binêrin ku jê re serdema kapîtalîzmê jî tê gotin. Di civakê de gelo devereke neketibe bin serweriyê û heta bi rehên civakê yên zîro şaneyeke desthilatdarî li ser nehatibe danîn maye? Civaknasê xasûk ê Îngilîz Anthony Giddens behsa sê domnekirinê modernîteyê dike, Şêweyê hilberînê yên kapîtalîst, dewleta netewe û îndustrî. Wexta modernîteyê bi van sê lingan bi nav dike rast xuya dike. Lê bawer dikim ku haya wî jê heye bi vê paradîgmayê teorîsyeniya qonaxeke nû dike ku pê tê dikoşe û dixwaze kapîtalîzmê ji welatê wê yê esasî rizgar bike. Lîberalîzma bi şêweyê rastgir teoriya biguhertinê kapîtalîzmê ê domdar bibe dikir Ev jî îdeya dawiya dîrokê bû, lîberalîzma bi şêweyê çepgir jî bi îdeya bê ser û binî dawî careke din dixwaze mutlaqiyeta kapîtalîzmê bixe mejiyên mirovan. Vê jî bi pêngava dawiya kapîtalîzma global re dikin. Ez ê şîroveya derbarê kapîtalîzmê de ji vir û pêve li ser hîmê analîzên modernîteyê dewam bikim. Ne maze, di çarçoveya dewleta netewe û îndustriyalîzmê de, Lê ez ê hewl bidim wê bi xwe jî li biryargehên desthilatdariyê bişopînim. Min ji sernavê Li Mala Kapîtalîzmê ya Fernand Braudel îlham girt, lê min ew kêm dît. Ji lewra bi temamî ne wisa, lê weke xwedayê xasûk ê Sumeran Enki, mîna Hadesê Helenan di qesrên li bin erdê de, ango li deverên ku lîstikên desthilatdariyê yên kirîye xuya nakin li wan tên lîstin. Lewma eger sernavê me bibe li qesra Qralê Tazî û Xwedayê Bêmaske wê hînê manedartir be. Ez ê bi tevahî şêweyên vegotinan sentez bikim û nîşan bidim ku ji serî ve çawa kapîtalîzm xwesteke xwe ya sîstemeke desthilatdariya global hebûye û bi dewleta netewe û îndustrîyalîzmê çawa xwestiye divê xwesteke xwe de bi ser bikeve. Ji ber ku parçekirina şêweyên van vegotinên mezin yek ji karên pêşî yên vî levîatanên û ye. Eger em vegotinan bi hev ve nekin wê vegotin kêm bimînin. Bihevkirina vegotinan dike ku rexne bikeve xizmeta armanca xwe. Dibe ku ji rêbaza min lome bêne kirin. Lê ez bawer dikim mirov digihîne şîroveke xurt a têkiliyên civakî ango mirov xweş serwext dike. Ez ê dabaşa dawî ya nirxandina xwe bi sernavê Dijminê Sondxwarî yê Ekonomiyê Kapîtalîzm temam bikim. Xebata min a piştî vê jî wê bi sernavê Sosyolojiya Azadiyê be ku ez ê tê de civaka demokratîxwaz, azadîxwaz û wekhevîtîxwaz analîz bikim. Sisê, Kapîtalîzm ne ekonomî desthilatdarî ye. Xwedayê bê maske, qiralê tazî û pere fermandar li qesra xwe. Di nava gel de tê gotin. Dibêjin eger tu bixwazî xebereke rast bigirî, biçe xeberê ji zarokan bigire. Weke erkeke rêzgirtinê ji bo tevahiya zarokan û ji bo ez careke din dakevim çavkaniya xebera rastî, divê ez pêjn, xeyal û bîranînên xwe yên zarokatiyê ji nû ve şîrove bikim. Wexta ku me bihîst zarokê cîranê me Emîn Îlmîhalê dixwîne, eleqeya min ji mizgeft û Îslamê re zêde bibû. Piştî ku min çend dua ji ber kirin, min karîbû li sefê pişt Mele Muslim cih bigirim. Piştre min bihîst Mele Muslim gotiye Abdullah wer biçe wê bifire. Min ev gotina wî hîç ji bîr nekir. Wer xuyaye ku min rast dest bi gavavêtinê kiriye. Dîsa hînê di bîra min de ye, min xwe li qurmê dara Zeytûnê ba dabû û min ji hevalê xwe yê dibistana seretayî Ezîz, ku piştre me bihîst bûye muhendis û midûrê tabûyê ye ji rêzê, pirsîbû û guftûgo kiribû ka dibistan û mamoste divê çawa bin. Li ber çavê min mîna pêjina cinawirekî modern ango levîyathanê modern hatibû. Di vê de jî ez ne xapiyabûm. Ji ber ku li dibistanê xwedayê nû dewleta netewe dan ji ber kirin. Piştre gelek dem derbas bû, min di felsefeya Hegel de xwend ku xwedayê nû weke dewleta netewe daketiye ser rûyê erdê û bi şiklê Napolyon dest bi meşê kiriye û wexta min fêm kir ku vê yekê bi rahip mamosteyan li dibistanên seretayî din ji ber kirin, ez dê hayl bûm ku min ji zarokatiya xwe xeber rast girtiye. Li cihê ku xwedayê me li Muslim Pirnisî xwedayê mamoste Mihemed ê Çorumî bilind û mezin dibû. Şofêrê kamyonê yê ji gundê Argilê Heyder hebû. Çend caran şeveqê bi kamyona xwe di ber xaniyê me re derbas bû. Lampeyên makîneya wî ji ser xaniyê me ve xuya dikirin. Wexta min serê xwe ji bin lihêfê radikir û bi çavên xwe yên li xewê li rohniya lampeyên makîneyê temaşe dikir, ew sihra makîneyê weke pêjna nîv xwedayekî baş dawerivî bû hinavê min. Makîneya xwedayê nû mewzû behs bû. Paşê gelek dem di ser re derbas bû, min fêm kir ku îndustriyalîzm yek ji şaxên mezin ê leviyathanê nû ye Û bi vî awayî min careke din bawer kir ku min ji xeyalên zarokatiya xwe xeberên rast girtine. Ez divê yekser li vir bibêjim ku tu xwedatî bi qasî îndustriyalîzmê cinawir nebûye. Gundê me bi qasî pêncî kîlometreyî ji sînorê Sûrî dûr bû. Wexta projektorên rohnîkirinê yên sînor mîna birûskekê li çavên me dixistin û dikuskusandin, pêjneke têkel a mîna dewlet Xwedê dihat. Ez wê jî weke xebereke sêyemîn a zarokatiya xwe timî hewl didim bi bîr bînim. Komara Tirkiyê yek ji mînakên pêşî ye ku wergerandin dewleta netewe û modernîteya kapîtalîst ew kir nîv mitingeh. Komara Tirkiyê damezrandina xwe de xwedî xisletên Komara Fransayê ye. Weke wê di destpêkê de dewlet û demokrasî di zik hev de ne. Mîna Komara Îslamî ya Îranê, Komara Îslamî ya pêşî li Medîneyê û heta mîna Yekîtiya Komarên Sovyeta Sosyalîst, bi demê re şêweyê desthilatdariya kapîtalîst hêmanên demokratîk pejinandin û wergerandin dewleta netewe ya çor û hişk. Ez ê van mijaran di beşên pêwendîdar de bi firehî analîz û guftûgo bikim. Belkî jî yên pêşîne. Mînakên pêşî divê mirov bi baldarî şîrove bike. Min dixwest formên xwe yên cumhuriyetê, cihê û weke çîrokeke dirêj û romanê bianiya ziman. Lê ez bi tenê bi hevokekê dixwazim bibêjim, min wexta li dibistana cumhuriyetê ya neqane fakulteya zanistên siyasî dixwend û ez diketim sala wê ya dawiyê, meciyê min ya analîtîk û hisî tevizî bû. Min ti tişt his nedikir û fêm nedikir. Min his dikir ku ez bi temamî serkorî kiribûm û leviyathanê nû weke ku ez kiribim mîna tenekeyekê û bi zorê deng ji min derdixîne. Bandora dînê berê yê li gund piştî gelek salan min bi tiştên li dibistanê mezhebên sosyalîzma pêkhatî karîbû bişkînim. Ez divê bêjim ku di van salan de ez ketibû nav rewşeke septêk û şikê. Her ku ez difikirîm ez noq dibûm û mîna ku bifetisim li min dihat. Piştî gelek salan kengî ez li xwe hayl bûm ku çi di rengê komara Tirkiyê de çi jî di rengê sosyalîzma pêkhatî ya Sovyetê de ya xwe li ser min ferz dike leviyathanê modern e, hingê ez ser xwe ve hatim. Ji tevahiya xwedayê dînan ez bi xwedayê dînê modern re rû bi rû bûm. Pût û formê wî yên bêhejmar dor li min girtibûn. Min derketin û serweriya vî dînê modern fêhm kiribû û min zanîbû ku ev dîn li gorî min nîne, Min his û fêm kiribû ku ez çiqasî xwe ber bi bayê vî dînî nexim û xwe ji rê dernexînim, ez ê karim jiyaneke azad a alternatîf pêş te bibim. Cara pêşî bû ku mejiyê min ê analîtîk û hisî destê xwe dabûn hevdu û ez bi ser xwe ve anîbûm. Ez bi van xetan hewl didim vê pêvajoyê şîrove bikim. Karl Marx û Frederîk Engels wexta sosyalîzma zanistî ango civaknasiya xwe şîrove dikin wiha dibêjin, Me ji ekonomî û polîtîka îngilîz, felsefeya alman û sosyalîzma fransî sentezek çêkir. Xebata li ser van sê ekolan tê wê maneyê ku modernîteya hewl dide hukm li tevahiya Ewropayê bike, tu analîzên wê yên teorîk pêş te dibî. Ekola ekonomîk polîtîka Îngilîzan hewl dide ya di qewime weke serketina ekonomiya nû piştrast bike yan jî weke dînekî nû bide bawerkirin, felsefeya Alman dibêje, divê aktorê sereke dewleta netewe esas were dîtin. Sosyalîzma Fransî jî li ser navê tevahiya civakan radibe û dibêje, vegotina dînî ya berê xwe vekişandiye û civaka layîk-pozitîvîst ango dînê nû yê sîstemê bi ser ketiye û hewl dide vê teorîze bike. Şoreşa Fikrê ya ji sed sala şazdemîn ve pêş ket, di hîmê wê de bandora serûbinker a yekdestiya kapîtalîste ye. Wexta mirov vê şoreşê bi nav bike, divê mirov tim û tim behsa çend mînakên dîrokî yên bi heman rengî bike. Mînaka me ya pêşî perestgeha dewleta rahib e. Li vir zîgûratma zaroka dewletê ye. Li ser berhemê wê zêde rêxistiniya bi navê dewletê bi şoreşa fikrê re tê nirxandin. Berhemê zêde bi kîjan amûrî dikare bê kontrolkirin? Amûrên bingehîn ên rewakirinê wê çawa bêne pêşdebirin, sererastkirin, ango çawa beweriya civakê bi sîstema nû bidin anîn? Çareyên hatin dîtin ev in, dewlet wê were bi rêxistin kirin û weke mînaka pêşiya tevahiya dînên şaristaniyan xwedayên nû bêne avakirin. Bersiveke pir dijwar hatiye dayîn. Dewlet cara pêşî weke rahib û qral tê birêxistinkirin. Ekonomî cara pêşî weke sosyalîzma dewletê û di zik dewletê de tê birêxistinkirin û kontrolkirin. Hêzên hîyararşîk ên ji rê û resmê jî weke xwedayên nû yên ezmên, erdê, hewa, av û bajaran têne avakirin û maskekirin. Kolekirina mirovan cara pêşî di destana afirandinê de tê dîtin. Di vê destanê de xuda dibêjin wan mirov ji pîsiyê xwe afirandine. Bûyer û diyardeyên bi vî rengî hemû li zîgûratê têne vedîtin. Zîgûrat weke perestgehê qatê wê yê jor Pentagon e ango cihê otorîteyên tebeqeya jor a hiyaraşîk, cihê yekîtiya xudayan e. Qatê li biniya wan ê rahib qiralan e, ango rêvebirên hegemon ên pêşî yên afirînerên sîstemê ne. Qatê herî jêr jî ji kole û pîşesazên nirxê zêde û berheman diafirînin re hatiye veqetandin. Wexta em dibêjin perestge, malzarok û prototîpa pêşiya bajar, dewlet û çînan e, em sîstematîka formula tevahiya şaristaniyan jî diyar dikin. Modela wê herî ya dawî Ewropa jî di nav de, em li tevahiya modelan şopa wê dibînin. Ji lewra jî rast e ku mirov mînaka Sumer weke çavkaniya orjîn bibîne. Ez dibêjim tu versiyon nikare bi qasî orjînê balkêş û bi tesîr be. Versiyona sêyemîn Ionya Girek e. Versiyona duyemîn a Sumeran hûriyên çavkaniya xwe Mezopotamyaya jêr in û şaristaniya Hîtîtan a di nava wan de ye. Cudahiya Grekan ew e ku ji vegotina mîtolojîka klasîk bihurîne û şêweyê felsefîk avakirina ye. Sedema bingehîna avakirina wan a felsefeya civak û xwezayê ew e ku dewletên bajaran ên derketine holê û pêşketine îdî bi vegotina mîtolojîk nikarin xwe rave bikin û bidin bawerkirin. Her çiqas di tebeqeyên jêr de hêza rewakirine ya vegotina mîtolojîk dewam bike jî, ji bo kesên bi pirsgirêkên berçav ên rêveberiyê re mijûl dibûn, hewcedariya bi vegotineke razîker her diçû xwe ferz dikir. Pratîka jiyana civakî bi sedema pirsgirêkên bajaran rê li wan vekiriye, şêwazê ravekirina felsefî ferz dike. Lê pentawona xwedayan Olympus a bi Zeus dest pê kir, hînê jî bi Bandor e. Sokrates di berdêla helwestên xwe yên pêşî yên gumanbar de canê xwe da. Lê ji şagirtên wî hat doktorîna wî ya hînê pêşnûme bikin bingeha çavkaniya felsefeyê. Ne qasim mirov ji Eflatûn û Aîsto re bibêje şahê felsefê ne, şaşnî ne. Mirov dikare Îbraniyan weke qebîleya pêşî ya ji mîtolojiya Sumer û Misirê derbasî vegotina dînî ya yekxwedayî bûye, bi nav bike. Versiyonbûna ji milekî din e. Di serî de Zerdeştî û felsefeya Yonan gelek şaxên din jî jê diçin û Musewîtî, Îsewîtî û Mihemedî jî jê zêde dibin. Danehiva çandî ya maddî û manewî ku di sedsala şazemîn de li Ewropayê gihîşt hêzeke mezin, ya rastî xwe dispêre vê dîroka orjîn û versiyonên wê. Bi tenê bi vedîtina mîtolojî û dînên nû yên ku ji serî ve diyar e ku wê kes jê bawer neke, dibe ku mirov bêyî van li Ewropayê bifikire, dîrokê bi Ewropayê bide destpêkirin. Pozîtîvîzm, layîktî, lîberalîzm û heta sosyalîzm weke xebatên fikrê xwedî xisletên nû bin jî di bin bandora giran a çavkaniya sereke ya dîrokî de hatin çêkirin. Têgîn û naverokên wan bi piranî ji aliyê versiyonên beriya wan ve hatine çêkirin. Ne bi tenê hiqûq, huner, zanist û felsefeya Greko-Roman xwe nespêre mîrateya Misr û Sumeran, ravekirina dema Rûnesans, Reformasyon û Rohnîbûnê nabe. Hemin divê de kêrhatina Ewropayê heye. Ji xwe bi sedsala şazemîn re dest pê dike, fêkî û berdigire. Di serî de Francis Bacon, Montaigne, Machiavelli û Kopernîk bi vegotinên zanistî-felsefî û dîn têkel versiyona nû diyar dikin. Şaristaniyê bi tenê bajar, dewlet, çîm, bazirgan, pere û bazar pêşkêş nekirin. Felsefe, dîn, zanist û huner jî pêşkêş kirin. Ewropayê xwe ispat kir ku dikare çanda madî û manewî ya dîroka qedîm herî zêde bigire û di hinavê xwe de bi nazenîniya laboratwarekê lê bikole û qabîliyeta sentezkirinê nîşan bide. Şaristaniya Hind û Çînê nikarîbûn di vê yekê de bi ser bikevin. Şaristaniya Rojhilata Naverast jî nekarîbû bibe xwedî hêz da ku karibe gava dawî bavêje. Min sedemên wê tim û tim anîn ziman. Wexta ez dibêjim di dîroka şaristaniyê de Ewropa versiyona sêyemîn a mezin e, mirov van rastiyên dîrokî ji nû ve bi bîr bîne wê gelekî jê hîn bibe. Antonio Giddens kêrhatinên Ewropayê li şaristaniyê zêde kirine, bi gotina ne domker kiriye têgîn, bi vê jî hewl dide ya orjîn destnîşan bike. Bêguman orjînalên şaristaniya Ewropayê hene. Lê ne domkerên Giddens kapîtalîzm, dewleta netewe û îndustrîyalîzm hinekî be jî vê îspat dikin. Civakinasiya Giddens tê maneya rizgarkirina kapîtalîzma di roja me ya îro de ku ez ê di beşên pêş de hewl bidim li ser rawestim. Lê belê sê mijarên bingehîn ên behsa wan kiriye divê mirov hûr û kûr analîz bike. Ji lewra têkilî danîn gelekî girîng e. Em ji nû ve li sê çavkaniyên girîng ê Marksîzmê vegerin. Ji aliyê anîna ser hev a çavkaniyên fikrê yên Ewropayê sê dabeşkirin manedar in. Lê nekariye wekheviya di navbera her siyan de zed bike. Ji ber ku zed bikira wê xwe jî bida dest. Marksîzm ji navê de ya ku ekonomîk polîtîka Îngilîz, felsefeya Alman û sosyalîzma Fransayê hevpar dike, îdeolojiya ruhnîbûnê ye. Ya divê were çareserkirin esas ev îdeolojî ye. Li dinyayê hînê jî ya serwer û bi bandor ev îdeolojî ye. Her çiqas weke zanista civaknasîyê were pêşkêşkirin jî li derveyî çarçoweya heman îdeolojîyê tiştekî nû nagire nava xwe. Ez ne şaş bim, civaknasê navdar ê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Wallerstein, Marksîzm jî di navê de wexta fikra Ewropayê şîrove kiriye, bi vî awayî li xwe mikur hatiye. Em wexta dipeyivin, azadî û sosyalîzmê guftûgo dikin, ez fikaran dikim ku îlahê li me bêne xezebê. Ji ber ku me ji heman çavkaniya bi jehr ve xwar. Fikra behsa wê tê kirin îdeolojiya ruhonîbûnê ye. Mûkirhatina navdar a nûnerê bi hêz ê dibistana felsefeya Frankfûrtê Adorno jî wiha ye, Jiyana çewt rast nayê jiyîn. Nîçe û peyrewên wî yên di şibinê îdeolojiya ruhonîbûnê hînê eşkere rexne kirin. Nîçe dibêje, Ruhonîbûnê bi tevahî têgînên xwe ji dîn girtine. Carl Schmitt kokên dînê yên tevahiya têgîn û feraziyên felsefeya siyasetê ruhnî kirin. Lîteratoreke dewlemend û lîsteyeke dûvdirêj a kesayetên mînak hene ku nîşan dide Ewropa di şêwazê fikra xwe de ketiye şik û gumaneke kûr. Rewşa şaristaniyê li Ewropayê gelekî tevlî heve û mirov dibizdîne. Ne tenê bi mîtîngeriyên xeternak, şerên netewe û dîn ên emperyalîst, bi kontrolkirina ekonomiyê û rêdayîna wê, bi desthilatdarî û dewletkirina wê bi qasî ku di ti dema dîrokê de nehatiye dîtin, gihiştiye meznahiyekê. Di vê nuqteyê de gelek nedomdariyên wê nayên înkarkirin û heta ji gelek aliyan ve kapîtalîzm, îndustrîyalîzm û dewleta netewe bêguman gelek nedomdariyên girîng pêşkêş dikin. Lê di serî de îdeolojiya ruhnîbûnê ev vegotin hemû nedomdariya şarisaniya Ewropayê rave nakin. Bi zanebûn jî nebe çawa ku her dîndar propagandaya dînê xwe dike, li gorî analîzên dawî em dikarin bibêjin vê îdeolojiyê weke dînekê qebûl dikin û xwediyên vegotinan di rewşa dîndariyê de ne. Ez divê bi bîr bixim ku timî îstîsna hene û ev yek ti carî hukmê giştî xira nake. Şêweyê fikra Ewropayê kokê wê diçin kûrahiya dîrokê di çend versyonan re derbas bûye di nava şaristaniyeke madî ya tevlî hev de ku orjînên wê ne pêk hatiye û divê mirov xisleta dînî ya metafizîk a vê pêkhatinê ti carî ji nedîtî ve neyê. Weke her dînî berpirsiyar e ku şertên xwe yên çanda madî biparêze û ebedî bike. Belavkirina wê ya li tevahiya dinyayê wezîfeya wan a stratejîk e. Ji rahibên wê yên destpêkê, tevahiya zanîngehê wê yên fermî, dibistan û akademiyan, ji dibistanên seretayî heta qişleyê, ji fabrîkeyê heta navendên mezin ê firoşgehan, ji medyayan heta muzeyan, heta bi bermahiyên dînên berê, ji hepisxaneyan heta bi nexweşxaneyan, xwecihî û global heta bi goristanan, Nemaze di qada neteweyî de zînîyeta civakê bi tevahî fetih dike, bi teknîkên desthilatdariya polîtîk û zora eskeriyê weke zirxekî xwe li tevahiya civakê ba daye. Bi tevahî civakê di qefeseke hestinî de digire. Dîn û fikrên şopa dîn li ser wan hene çendîn fermî bin dibin îdeolojî. Îdeolojî jî bi awayekî berçav bernameyeke ku ji rêzikan pêk tê komên mirovan û berjewendiyên wan diparêze. Fikir an jî dînê Ewropayê yê li gelemperiya dinyayê fermî bûye êdî îdeolojiyek e. Weke şaristanî neçar e tebeqeya xwe ya jor biparêze, ebedî û serwer bike. Ji bo şaşneyê fêmkirin ez dibêjim ez van rexneyan ne tenê li mirovên Ewropî dikim. Li xwe, li herêma xwe, dinyaya min jî di navê de li tevahiya mirovatiya hatiye fethkirin dikim. Îdeolojiya ruhnîbûnê çima ev qasî bi tesîr e? Ev pirseke li cih e. Weke dînekî kozmopolît ê herî pêşketî ye. Bang li tevahiya mensûbên dînên beriya xwe dike. Neteweyî ye. Wiha kirine ku mirov nikare bi neteweyîbûnek, civakibûnek, ne perestê dewleta netewe be bifikire. Di rewşa dînekî herî qas de ye. Ji lewra qebûlkirina wî bi qasî dînên berê zehmet nîne. Xwe bi zanistiyê timî xwedî dike. Şêweyê jiyana madî bi awayekî kiriye rîtûeleke dînî. Amûrên çanda manewî di serî de organên medyayê timî propagandaya wê dikin. Jiyana ekonomîk û siyasî bi temamî di kontrolê de ne. Global bûyîye. Haya min ji min heye ku ez wexta rewşê bi îfadeyên giştî tînim ziman, ez pêjna dinyayeke mirov nikaribe ji nav derkeve diafirînim. Ez divê yekser bibêjim, şaristaniyeke bi vî rengî xwe pêşkêş dike, dişibe dema dawî ya Împaratoriya Romayê ku baweriya wê wêne mabû. Her çiqas bi heybet û bi hêz xuya bike jî, bi tevahiya piraniyên di nava civakê de hilweşandiye û parastina ekolojîk a hawîrdorê re ji zû ve têdikoşe. Bi qasî împaratorbûyîna şaristaniyê, konfederasbûyîna demokrasiyê jî dewam dike. A. Kapîtalîzm ne ekonomî desthilatdarî ye. Mirov bifikire kapîtalîzm ekonomî nîne, fikreke ku herî kêm bi qasî pirtûka Das Kapital a Marx encamê xwe hene. Ez hema berê pêşî bibêjim ku fikra ez hewl dim qala wê bikim, têkilîya wê bi redûksîyontîya desthilatdarîyê nîne. Her wiha ez rexneyê li xwe qebûl nakim ku kapîtalîzmê weke ekonomî bi dewletê re têkildar bikin. Ez dibêjim ya weke têgîn kapîtalîzm, kapîtalîst û ekonomiya kapîtalîst tê gotin pêkhatina klîk û hêzeke polîtîk e ku ekonomiyê kontrol dike. Ev hêz cara pêşî di sedsala şazdemîn de li Ewropayê bi tesîr bûye. Li Hollanda û Îngilistanê bi navên me behs kirî bûye serwerê polîtîk ê van welatan. Bikaranîna wê ya ekonomiyê nîşan nade ku ew ekonomîk e. Mirov dikare bêje Fernand Brudel dîroknas civaknasekî hêja ye ku cara pêşî haya wî ji vê rastiyê çêbûye. Lê belê nikarîbû fikra xwe sîstematîze bike. Her çiqas haya wî jê hebe ku bi tevayî fikreke Ewropa ya weke amentûyê xira kiribe jî pir zêde nikarîbû vê bîne ziman. Belkî jî di vî warî de nikarîbû fikra xwe pêş de bibe. Pir eşkere dibêje, kapîtalîzm dijberê bazarê ye, talana yekdestdariyê ye û ji derve tê ferzkirin. Wê wextê divê mirov bipirse, Ya xwe ji derve ferz dike dijberê bazarê ye û ne ekonomî ye, çi ye? Bersiva mirov dide vê pirsê kêm e. Hêzeke polîtîk e, dîn e yan jî dibistaneke fikrê ye. Li deverên fikra teorîk dikevin nav hev, lêkolînkirina bûyerên pratîk dikare hînê encamê mirov jê hîn bibe bide. Em mînaka xwe li ser Venedîkê bidin û em dest pê bikin lê bikolin. Di sedsala sêzdemîn de li Venedîkê komeke mezin a bazirganan heye. Lê ev kom di heman demê de li ser rêveberiya bajêr jî serwer e. Bi hevrikên xwe re şer dike. Keştiyên wan ên şer hene. Ango venedîkeke eskerî jî heye. Her wiha palpiştiya Rûnetsansê jî dike. Li ser civak û ekonomiyê kontrola wê xurt e. Ev têkilî bi tevahî di zik hev de ne û bi hêsanî mirov dikare bibêje pere weke zamqekê wan bi hev vedike. Naxwe kîjan têgîn dikare yekparebûna van têkiliyan îfade bike. Xisûsên mirov dikare wan rave bike ev in, Bi koma ku weke bazirganên mezin bi nav dike ekonomiyê di bin destê xwe de digire û beşekî mezin ê nirxê zide vedidize. Ji bo vê jî erka polîtîk bi xwe yan jî kontrola wê di destê xwe de digire. Wexta pêdivî bi zorê dibîne hêza artêşê bi kar tîne. Eger mirov baş dêhnê xwe bidiyê, mirovê bibîne yek kêm yek zêde tevgera komple ya komê xuya dike. Di nava komê de her çend Hin nav biguherin jî herî kêm li Venedîkê komeke di pozîsyona diyarker de heye. Dubare em vê komê bi nav bikin, Yekdestdariya bazirganan e, dewlet e, artêş e, burokrasî ye. Palpiştê cemawera huner û dêrên li pêş in. Komek e ku ji dewletê wêdetir ji derve xwe li ser ekonomiyê ferz dike lê ekonomî nîne, ji dewletê wêdetir li ser civakê hegemoniyayekê ferz dike. Mirov ji vê komê re bêje desthilatdariyeke şitandî, heta wê yekser weke desthilatdariyê bi nav bike, şîroveyek e ku aliyê wê yê rastiyê xurt e. Eger koma me li tevahiya Îtalyayê bitesîr bûbûya, me yê jê re bigota desthilatdariya neteweyî. Eger xwe li tevahiya beşên civakê belav bikirana, me yê jê re bigota dewleta neteweye. Ekonomiya welat bixista bin destê xwe, me yê jê re bigota desthilatdariya ekonomîk. Vê rewşê xwe li tevahiya Ewropayê û ji wir jî li dinyayê belav bikire, me yê jê re bigota împaratoriya dinyayê ye. Di çarçoveya van faraziyan de, em li cografiya sed sala şazemîn a Hollanda û Îngilizstana îro binêrin. Bûyera diyarker ew e ku timî ji aliyê qraliyetên Fransa û Spanyayê ve têne tengavkirin. Ev qraliyet dixwazin xwe weke împaratorî îlan bikin, Îngilstan û Hollandayê jî weke eyalet bi ser xwe ve bikin. Lê prens û qralên van welatan dixwazin serxwebûna xwe ya siyasî biparêzin û pêş de bibin. Ji lewra gelekî zû pêdiviya wan bi hêzê heye, naxwe her kêlî dibe ku bêne daqurtandin. Hêza hewcedarî jî pê heye, siyasî, eskerî, pereyî û entelektuelî ye. Fikirdar û hunermendan vedixwînin. Descartes, Spinoza, Erasmus li wan deran in. Serrafên cûhûyan weke xwediyên peran diherikin wê derê. Hîmê artêşeke nû tê danîn. Ev artêşeke profesyonel e, bi disiplîn, bi perwerde û teknîka nû ye. Ji bo destek û piştgiriya civakê girîngiyê bi azadiyê didin. Şerên siyasî yên navxweyî çareser dikin. Ya girîngtir jî li Ewropayê ji bo ekonomiyeke berdar hostatiyeke ekonomîk nîşandin. Wexta mirov li van sedem û bandoran gişan bi hev re difikire, mirov dibîne Hollanda û Ingilîstan li beramberî hevrikên xwe baş xwe diparêzin. Ji vê jî wêdetir di dawiya sedsalê de keysê dibînin xwe bikin hegemon. Yên ku kêm zêde pê dizanin ku xeta sereke ya bûyeran a di pratîkê de bi vî rengî ye wê vê qebûl bikin. Hingê em pirsên xwe ji nû ve bikin. Em ê bi tevahî van têkilî û pêwendiyên di zik hev de çav bi nav bikin. Em weke sîstemeke çav bi nav bikin. Bi tevahî van bûyeran çîneke afirîner a aboriyeke nû pêk anî. Li naverastê aboriyeke berdar heye. Kê ev afirand? Bi hezaran reng, pîşesaz, cotkar, karker, bazirganên piçûk, dikandar, bazar, pere û senedên çerxê bi lez dikin. Ya girîngtir ev ekonomiya berdar nirxê zêde mezin dike. Kî para zêde distîne? Her hal yên ekonomiyê bi hêza siyasiya eskerî û pere di bin destê xwe de digirin. Ji ber ku pere nebe firotin nabe. Ew nebe jî berdar nabe. Hêza siyasî û eskerî jî nebe wê dagirkerî be, hingî jî dîsa berdarî wê kêm be. Naxwe tevî ku di diyarkeriyê de bandora pere û tiştên weke wî yê jê peyde bûyî hene jî ew bi tenê dikarin ekonomiyê di asta kontrolkirî de bigirin û di berdêla wê de jî ji bo ku karibin nirxê zêde yê mezin dibe desteser bikin vê kontrolê dewam dikin. Muhtemel e ku ev beş têkiliyeke xwe ya xurt bi erka siyasî û eskerî re heye. Prens û qral serê artêşê ne. Hewcedariya wan jî bi pereyan heye. Ji lewra îhtimaleke mezin e ku bi kesên nirxê zêde berhev dikin yan di heman komê de ne yan jî bi wan re di nava têkiliyên gelekî baş de ne. Di vê navberê de têkiliyên xwe bi tevgerên fikrî û hunerî re xweş digirin. Li hesabê wan jî tê ku li Ewropayê weke prens û qralên girîngiyê bi azadiyê din bêne naskirin. Tevgerên muxalefetê yên hevrikên xwe jî destek dikin û xwe ji vê paşve nadin. Em careke din bipirsin, Em vê tevgerê bi tevahî çawa dikarin bikin têgîn? Eger em bibêjin ekonomiye, li naverastê kesekî xweşik bi ekonomiye re mijûl dibe tine ye. Yên hene nirxê zêde desteser dikin, ev kî ne? Ji derve xwe li ser ekonomiyê ferz dikin, nirxê pere di nava çerxê de bilez dikin û pê pereyên xwe zêde dikin. weke deyn didin dewletê, belkî jî di berdêlê de dibin hevparê dewletê. Em dibînin ku yên em ji wan re kapîtalîzm, kapîtalîst û ekonomiya kapîtalîzmê dibêjin, ew kes in ku ekonomiyê yekser kontrol dikin, lê ya rastî bi xwe di navê de cih nagirin. Ev kes esas bi çi mişgûl in? Têkiliya wan bi yekdestariya desthilatdariyê re heye. Yekdestdariya xwe ya ekonomiyê bi yekdestdariya desthilatdariyê re dikin yek. Şer dikin, dema li Wêlêd di şer de bi ser bikevin di nava Wêlêd de jî hêza wan zêde dibe. Maneya vê jî hînê pir nirxê zêde ye. Wexta di şerê li beramberî derve de jî bi ser dikevin, maneya vê destketiyên mitîngeriyê û hegemonyayê ye. Bi vê re jî talana yekdestdariyê tê. Eger em mîna Îngilistan û Hollandayê li zeman û mekan belav bikin, bûyerê hînê berçavtir bin. Hevgirtina xwe pêşî ji bo hegemonya xwe ya Ewropayê bi kar tînin. Di dawiya sedsala şazdemîn de serweriya Împaratoriya Spanyayê şikiya û li Ewropayê armancên ji bo împaratoriyê derbên xedar xwarin. Di dawiya sedsala hevdemîn de monarşiya Fransayê têk çûye û daxwazên wê yên hegemonîk li ser Ewropayê derbeke xedar xwariye. Li hemberî Awûsturyayê bi destekdana Prûsya-Elmanyayê derbeke xedar li daxwazên împaratoriyê yên binemala Habsburgê hatin xistin. Bi şerên sî salan re dawî li serdema şerên dînan hat, di sala hezar û şeş sed û çil û nihan de bi Peymana Westfalyayê di nava xetên xwe de li gorî wezna dewletên netewe hîmê sîstemê danîn. Bersiva Fransayê bi şoreşa hezar û heft sed û heştê û nihan davê di şexsê Napolyon de bi têkçûna hegemonya stratejîk bi encam bû. Di heman deman de şerên mîtîngehan bi ser ketin û bi şoreşa endustriyê ketin sedsala nozan. Şoreşa endustriyê hegemonyadariya Îngilîz misoger kiriye, ji xwe re derî li împaratoriya dinyayê vekiriye. Dêwê Alman di şexsê Prûsyayê de derengî şiyar bû. Piştî serketina di hezar û heşt sed û hefteyê de li dijî Fransayê ji bo bibe hegemonyadarê Ewropa û dinyayê bi du şerên cîhanê gelekî xirab têk çû û şikest xwar. Weke Îngilistana Duyemîn, Dewletên Yekbûyî yên Emerîkayê ji du şerên cîhanê serketî derket û ji şerê cîhanê yê duyemîn ve hêza hegemonîk a cîhanê ye. Împaratoriya Sovyet a Rûsyayê ku xwest rola Elmanyayê dubare bike ji şerê hegemonyayê têkçû derket. Êdî Amerîkayek heye ku bi rola împaratoriya dinyayê radibe, ji bo pêşîl hilweşînê bigire hema bêje bi şerekî parastinê temenê xwe dirêj dike. Berê desthilatdariyê bi xetên xwe yên sereke bi vî awayî ye. Çemê desthilatdariyê ji sîteya Urûkê dest pê dike diherike, bi hezaran rûbarokan tevlî xwe dike û li per avên bajarê New Yorkê yê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê êdî di nava avên okyanûsê de wenda dibe. Peravekî din a tê texmînkirin bibe herikê peravên okyanûsa Çînê ye lê ev niha bi tenê faraziyeyek e. Îhtimala wê ya xwe bigihîne wir ji îhtimala xwe negihînê qastir e. Şansekî mezin heye ku civaka şaristaniyê ji hev debikeve. Li gelemperiya dinyayê pirsgirêkên hawîrdorê û yên civakî yên ku gelekî mezin bûne, kirine ku civakên demokratîk bikevin dewreyê û berî her tişî şaristaniyên xwe ava bikin. Ev yek êdî yek ji îhtimalan e. Li şûna kulta împaratoriyan a ji sîstemên dewletên berê mayî, yekîtiya konfederatîf a demokrasiyan şansê xwe zedetir heye bi pirsgirêkên global re serî derxîne. Em van faraziyan dikin ji bo ku em kapîtalîzmê li cihekî rasteynin. Yanî em di warê fikrî de li asoyan li ger rûgeştê ne. Çemê mezin ê şaristaniyê li rawestgeha xwe ya li Hollanda û Ingilistanê piştî ku dibe gerînek û geraveke kûr dewam dike. Bi lez û rengekî nû li rêya xwe diçe. Bi gerînekê re ne domdarên tevlî çemê mezin dibin reng û lezeke nû din herikîna çemê şaristaniyê. Dewleta netewe weke versiyona nû ya ji rêwresma dewleta berê, dîsa piştî şoreşa neolotîkê weke şoreşa herî mezin a ekonomiyê îndustrî du çemên bihêz in. Ev du bandor rêwresma şaristaniyê bi lez û reng dikin. Dîsa pirsa ez timî dikim tê pêşberî me, Kapîtalîzm li ku ye? Kapîtalîzm li ku dere dewleta netewe û îndustriyê ye? Ez van pirsan di çarçoveya ekonomiyê de dikim. Tevî ku ez timî di nava ekonomiyê de li bersiva wê digerim, tewş e. Timî ez dubare dikim. Ez bersivê di nava ekonomiyê de nabînim. Dibe ku seyr xuya bike, lê li gorî min tevî hewdanên dagirkerî û mitîngeriyê hemûyan xwediyê rastiyê ekonomiyê jin e. Eger em bixwazin ekonomiyê ji aliyê sosyolojiyê ve bi awayekî manedar bigirin dest, helwesta herî rast ew e ku em weke hêza bingehîn jinê bibînin, ew zarok di zikê xwe de hildigire, piştî anîna wî wê heta li ser piyan bisekine bi awayekî pir zehmet xwedî dike. Pîşesaza xwedîkirinê ya malê jin e. Bersiva min sosyolojîk e ku ji rastiyê re bihurmete. Ji sedî sed ez têkiliya mijarê ji aliyê biyolojîk ve li ber çavan digirim. Jixwe tevî rola wê ya di şoreşa cotkariyê de bi berhevkirina pincaran a bi milyonan sal û ne tenê di hundurê malê de di gelek qadên ekonomiyê de jin hînê jî çerxê digerîne. Yewnanên antîk xwediyê ano ra danîne hîmê zanistan in. Yewnanan ji ekonomiyê re qanûna malê, qanûna jinê digotin. Vê yekê jî ev rastî beriya bi hezara salan piştrast kiriye. Di rêza duyemîn de kategoriya kole, serf û karkeran heye. Hêzên şaristaniyê ew weke hunerekî sereke ji bo desteserkirina berhemê zêde û nirxê zêde bi rêbazên bêrehm û dewamî di bin destê xwe de xebitandine. Di rêza sêyemîn de hinekî din ên azad, her cure pîşesaz, bazirganên biçûk, dikandar û cotkarên xwediyê erdê hin dikene. Em li van hunermend, mîmar, muhendis, bijîşk û erbabên pîşeyên din zêde bikin, kêm zêde em ê tabloyê temam bikin. Bêguman yên tevahiya dîrokê çerxa ekonomiyê gerandine, ev kom an jî çînên civakî ne. Dîsa di nava wan de kapîtalîst, senyor, axa û efendî tine ne. Ev pir eşkere hêzên ekonomîk nîn in, ev li ser mirov û keda wî her cure mêtingerî, dagirkerî, mêtinkarî û asîmîlasyonê ji derve û bi yek destî ferz dikin. Ev hêzên dagirker, mêtinger, mêtinkar û asîmîlasyonkaar in. Ne bi tenê kapîtalîst e yê ku xwe ji derve ferz dike û ne ekonomî ye. Bazirganên mezin, pîşesaz û weke kapîtalîst bankevan, ji bilî wan senyor, efendî, siyasetvan, esker û entelektuelên şaristanîparêz, hêzên ne ekonomîk in, xwe ji derve li ser ekonomiyê ferz dikin. Bê. Daneyên dibêjin kapîtalîzm ekonomî nîne. Dane û agahiyên li ber destê me têra xwe balkêş in, ne bi tenê dibêjin kapîtalîzm ekonomî nîne, her wiha ya herî xeternak dibêjin kapîtalîzm dijberê ekonomîyê ye. Yek, Krîzên ekonomîk. Koma rahip a pozîtîvîst zanistkar ku hewl dide îspat bike kapîtalîzm sîstemeke ekonomîyê ye, li pirsgirêka krîzan jî çewt serwext dibe û dike. Mirov krîzên ekonomîk tenê dikare bi awayekî rave bike. Ew jî di nasnameya dijminê sondxarî yê ekonomiyê û dijberê wê de ye. Hinek caran tê gotin ji ber hilberîna zêde krîz çêdibin. Li aliyekî dinyayê mirovê ji birçîna bimrin, li aliyê din jî wê hilberîna zêde hebe. Dijberiya kapîtalîzmê ya ekonomiyê herî zêde di van rewşên bi zanebûn çêkirî de spat dibe. Sedem gelekî eşkere ye, kara yekdestariyê. Jiya ku hema bêje belaş hildiberîne, para ku ji hêzên kedkar re hiştî dema têra kirînê nake, xwedê giravî pê sîrtengî çêdibe. Ya rastî çêdikin. Di vê rewşê de kîjan rehibê sexte ya rastî kîjan qaşo ekonomîst di hawarê de tê? Keynes. Çi dibêje, dewlet bila lêçûnan zêde bike. Çawa? Hêza kedkaran a kirînê zêde bike. Kirêtiya lîstikê bi tevahî çawa derdikeve holê? Ji aliyekî ve tu yê bi destê xwe bêrîka wî vala bikî, ji aliyê din ve jî dîsa bi destê xwe bêrîka wî ya din tijî bikî. Eşkere em bi têkiliyeke polîtîk re rû bi rû ne. Ji bo çalakiya hêzên demokratîk li hemberî şaristaniyê were şikandin pêşî birçî dihêlin, piştre kengî lava dikin, zikê wan têr dikin. Em bi taktîkên berê yên şer re rû bi rû ne. Eger tu dixwazî gelekî bajarekî teslîm bigirî, divê tu pêşî dor lê bigirî, tu yê birçî bihêlî, paşê di berdêla teslîmgirtinê de tu yê zikê wî têr bikî. Ez bi sedan mînakî dikarim rûyê sexte yê teoriya krîzê ya kapîtalîzmê ispat bikim. Eger em pêsirtîngiya navdar a sala hezar û neh sed û sî analîz bikin, em ê mentiq bi tevahî ji hev derxin. Di vê demê de çi diqewime? Yekîtiya Sovyetê ya hegemonya Îngilistanê qebûl nake, bi awayekî mayende û serketî di ber rejîmek û hem jî bi gevxwarina li dinya ji xwe re kapîtalîst digot. Di nava Ewrûpayê de bi şertên giran peymana teslîmiyetê li ser Elmanan û yên pê re tê ferzkirin. Lê ew bi çepgir û rastgirên xwe li ber xwe didin. Çîn bi pêşengiya Mao serhildaneke mezin a gundiyan bi rêve dibe. Di serî de Anatolya li dijî hegemonyadariya Îngilîz welatên mêtingeh û nîv mêtingeh li gelemperiya dinyayê bi têkoşînên rizgariya neteweyî serî radikin. Bersiva hegemonyadariya dinyayê ya Îngilîz davan di sala hezar û neh sed û bîst û neh û sî de pêsîrtengiyeke bi zanebûn bû. Li aliyekî mal weke lod û gidîşan ketine ser hev, li aliyê din jî kedkar û gel ji birçîna dimirin. Dermanê Keynes ê Îngilîz her tiştî eşkere dike. Bi qasî li ser piya bimînin wê kurtêlan bidin gelan û kedkarên dinyayê. Xwedê giravî ev polîtîkayên dewleta civakî ye. Ev polîtîkayên dewleta civakî ya kapîtalîst encamên wê çi bûn? Civaka demokratîk a dinyayê ya bi serhildana Sovyetê ya cotmehê dest pê kir, li hemberî hêza nû ya hegemon a şaristaniyê gav bi gav paşve avêt, hat şikandin, berevacîkirin, asîmîlekirin. Di sala hezar û new sed û nodî de sîstema Sovyetê bi polîtîkayên berê hatibûn destpêkirin ji hundir ve hat hilweşandin û bi awayekî fermî ji holê rabûna wê hat îlankirin. Di salên hezar û new sed û sî de polîtîkayên Stalîn ên antîdemokratîk ango dîktatorîya wî çi ma? Ji bo ku bandora pêsîrtengiya sala hezar û new sed û bîst û niha û sîyî bidin aliyekî bû. Baş e, kî dan aliyekî an jî têk çû. Stalîn û klîka wî û ekonomiya Sovyetê. Dewletên rizgariya netewî ji naveroka xwe ya civakî ango civak û şoreşa demokratîk hatin kirin û întegreyî sîstema kapîtalîst a hegemonîk hatin kirin. Ev rewşên pêsîrtengiyê bi tevahî ji bo armanca sereke ne. Bi polîtîkayên dewletan ên bi zanebûn hebûna sîstema hegemonîk dewam kiriye û bi vî awayî xwe gihandine armanca xwe. Herî kêm qonaxeke nazik di dawiyê hatiye hiştin. Du do. Em krîzên tunebûn û xela jî dikarin di heman kategoriyê de bigirin dest û li ser rawestin. Bi zanebûn mal nayê hilberandin an jî li hemberî afat û nexweşiyan ji naçariya mirovan hêviyê dikin. Bi teknîk û asta îro mirovatî gihîştiye Nabe ku nexweşî û birçîbûnên girseyî bibin. Wexta ku armanc dewamkirina hebûna sîstema hegemonîk be, serî li van krîzên li hevçêkirî din, nexweşî û afad weke sîleheke gefxwarinê têne bikaranîn. Em careke din cîhazê bi navê civak û ekonomiya kapîtalîst têkiliya wê bi awayekî fermî bi hêzên şareza yên hegemonîk re pir zelal şîrove dikin. Heman rêbaz e, birçî bihêle rewşa wî ya nexweş û felaketê bi kar bîne. Bi vê jî wê karibe nîşan bide melekê xelaskar e û heta xuda ye. Bila evd û bendên te têra xwe mala vayiya te bikin. Si sê. Divê mirov baş fêm bike ku kapîtalîzm ne bi tenê dijberê ekonomiyê ye, di heman demê de dijberê civakê ye jî. Ji mêj ve Rosa Luxemburg hewl dabû bi awayekî teorîk îspat bike ku nabe civak bi tevahî bibe kapîtalîst û ev yek îmkana xwe nîne. Bi ya min hewcedarî bi teoriyên hûr û kûr nîne. Eger her kes, her civak weke karker û kapîtalîst dabeş bibe, bi armanca karê tu nikarî mal hilbirînî. Ez mînakeke hêsan û besît bidim. Fabrîkeyeke sed karker lê dixebitin bifikirin. Bila civak bi yek zêde ji sedî pêk bê. Em sed maşînî ji destê xwe derxin ji bo em karê bikin. Sed karkerî bi heqdestê xwe maşîn kirîn. Ji patron re çi ma? Sifir. Bi vê analîza min a sîstemê, civaka demokratîk a dijberê şaristaniyê ya nabe kapîtalîst divê her tim hebe ku civaka şaristaniyê jî karibe dewam bike. Weke hêza hegemon a nû, şaristaniya kapîtalîst jî weke yên din bi dijbertiya civaka demokratîk di dema çalakiyan de bi awayekî çavsawrane bi dijminatiya civaka demokratîk dikare hebe, yan bi şeran an jî bi aştiyê. Mîna di tevahiya dîroka şaristaniyê de, di dîroka şaristaniya kapîtalîst de jî bi qasî ku neyêne jimartin gelek bûyer û şer hene ku vê vegotinê piştrast bikin. Çar, Bêkarî, Kapîtalîzm weke sîstem ji bo ji nirxê zêde rêjeya kara digre mezin bike, timî neçar e artêşeke yêdek a bêkaran di destê xwe de bigire. Eger tu nebijî neçar çêdike. Bêkarî pêvajoyek e ku bi zanebûn tê çêkirin. Heywan û nebatên ji rêzê jî bikêr tên, çawa dibe ku hebûneke mîna mirov bêkêr were hiştin û bêkêr were kirin? Mînak morî bêkar dibe? Eger morî jî bêkar nabe, gelo hebûneke mîna mirov pêşketî çawa bêkar dibe? Di gerdûnê de ji têgîna bêkariyê re cih tine ye. Lê weke berhemeke ji rê derketî ya mejîanalîtîk, fena çalakiyeke herî hov a jiyana civakî, bêkariyeke li hev çêkirî tê afirandin û di rojevê de aktîf tê hiştin. Tu bûyer bi qasî bêkariyê nikare rûyê dijmintiya dijwar a sîstema kapîtalîst li hemberî jiyana ekonomîk derxe holê. Di rejîma fîrewnan de ku em gelekî rexne dikin, cih ji têgîna kolê bêkar re nîne. Çawa ku fîrewnê bêkar nabe, kes li koleyê bêkar jî nafikire. Koleyek her tim nirxekî xwe û karekî xwe hebûye. Bi tenê di kapîtalîzmê de bêkarî ango dijmintiyeke yeman a ekonomiyê heye. Pênc, Kapîtalîzm dijminê teknîka ekonomiyê ye. Basta teknîk û zanista heyî, çi civakek em jê re bibêjin civaka bextewer, çi jî em jê re bibêjin civaka li bihiştê, çi civak dibe bila bibe, hem sîstema siyasî weke şêweyê civaka demokratîk dikare hebûna xwe dewam bike, hem jî weke ekonomî dikare pirsgirêkên xwe çareser bike. Ji bo ev asta zanist û teknîkê optîmûm ango şêweyê herî berdar bersivê bide pêdiviyên mirov, qanûna karê ya sîstema kapîtalîst rê nadiyê û dibe asteng. Eger qanûna karê nebe, asta teknîk û zanist sehî di wê kapasîteyê de ye, bi ekonomîyeke li gorî pêdivîyên xwarinê yên mirov were bi rêk û pêkirin her çareserîyê wê bi hêsanî bibîne. Bereva jî destûr nayê dayîn ev kapasîte were bikaranîn, timî krîz, bêkarî û bi werimandinên civakî afirandin û dixwazin şaristanîya kapîtalîst bi vî awayî dewam bikin. Di vê çarçoveyê de em dikarin bibêjin kapîtalîzm ne tenê dijminê ekonomîyê ye, Bi teknîk û zanista ku di asta optîmal de dikare ekonomiyê rê ve bibibe jî dijmintiyê dike. Şeş, Kapîtalîzm dijminê yek ji prensîba bingehîn a ekonomiyê exlaq û nirxên manewî ye. Mirov bi tenê dikare bi pîvanên exlaqî pêdiviyên xwe yên ekonomîk bi rêk û pêk bike. Nexwe dikarin mîna moriyan zêde bibin wê wextê deh dinyayê din jî têra wan nakin. Eger exlaq nebe, dikare bibe civaka şêran û wê li dawiyê heywan û dawarên bêne xwarin nemînin. Hingê ji şêr re jî dinya wê nemîne. Eger kapîtalîzm neyê bi sînorkirin û rawestandin, yan wê civakê bibe civaka moriyan, mîna rewşa Çîn û Japonyayê, bîne ber hilweşînê, yan jî wê bixe rewşa civaka şêran, mînak civaka Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê. Eger her civak bibe mîna civaka dewletên Yekbû yên Amerîkayê, Çîn û Japonyayê, eşkere ye ku wê şansê dewamkirina civaka mirov kêm bibe. Ya esasî, li vir kapîtalîzmê pîvana exlaqê kiriye qurbanê qaşo ekonomiya kapîtalîst. Wextekî zarok jî bi sedem zêde ne keçik jî dikirin qurban. Eger hebe bi tenê bi exlaqekî bi vî rengî, mirov dikare insên bike qurban û civakê dewam bike. Eger em li tevahiya şerên mohra kapîtalîst li ser wan weke merasîmên dînî yên qurbankirina mirovan binêrin, em ê hingî fêm bikin ku em bi pîvaneke ekonomiya kapîtalîst yan jî bêexlaqiyeke çawa re rûbirû ne. Ev bêexlaqî şaneyên sosyal ên hundirê civakê bi tenê hilnaweşîne, gefê li tevahiya jiyana zindiyan dixwe. Ma ji vê mezintir bêexlaqî û dijmintiya zindiyan dibe? Heft, Kapîtalîzm dijminê jinê ye ku jin hêza sereke û afirînera ekonomiyê ye. Me tevahiya analîza xwe de hewl da ku ispat bikin cihê jinê di jiyana civakî û nirxê ekonomîk de li asta bilind û yekemîn e. Çawa di tevahiya dîroka şaristaniyê de jî wisa bû di qonaxa şaristaniya kapîtalîst de rastiya jina ji ekonomiyê hatiye kirin dema herî bêrehm dibîne. Ev yek veguherîye nakokîya civakî ya herî kûr û balkêş. Piranîya jinan bêkar hatine hiştin. Tevî ku karên malê, karên herî zehmet in, pênc qurûş nirxê karê malê tine ye. Dîsa zarokanîn û mezinkirin karên herî zehmet in. Ne tenê qîmeta xwe nînin. Her wisa weke bela têne dîtin. Hem erzan e, bêkar e, makîneya zarokan tîne û bi hezar zehmetî wan mezin dike, hem jî heqdest nagire û bi ser de jî gunehkar e. Di tevahiya dîroka şaristaniyê de jin li zemînê herî jêr hatiye bicîkirin. Lê ti sîstemê bi qasî civaka kapîtalîzmê nekarîbû bi awayekî sîstematîk hêza îstismarê pêşde bibe. Vê carê jin ne bi tenê di zemînê jêr de li tevahiya qatan objeya ne wekhevî, ne azadî û ne demokrasiyê ye. Ya hînî xeternak ew e ku bi awayekî bi ti dema dîrokê re qiyasa wê nebe, bi dijwarî û şîdeteke nedîtî desthilatdariya civaka cinsiyetparêz heta bi organên mehrem ên mirov daxistiye, zêde kiriye, jin kiriye endustriyeke seksê, îşkence li tevahiya tebeqeyên civakê belav kiriye û civaka serwer a mêr Di dema şaristaniya kapîtalîst e mezin kiriye, mîna ku ji ekonomistanê, ji kirdara afirîner a ekonomiyê tolê hilîne, dijmintiya xwe ya jin û ekonomiyê li her dever û mekanî ispat dike. Heşt, Kapîtalîzm li asta herî jor di qonaxa dawî ya globalbûna ekonomiyê de bi lîstikên perekaxizan ê mîna borsa sened û faîzê yên xistine piyaseyê, dijmintiya xwe û bêeleqetiya xwe ya bi ekonomiya rastî re fena ku di çavê tevahiya civakê re rake piştrast dike. Di ti dema dîrokê de ekonomî ev çend bi lîstikên kaxizan veneguherîbû sîstemeke faraziyeyê. Ekonomî weke şaneya herî nazik a civakê hatiye qebûlkirin û timî pîroz hatiye pejirandin. Ji xwe peyva pîroz Qudsî heta dema civaka Sumeran diçe û têkiliya xwe bi gotina qût re heye. Pirsgirêka qût weke pirsgirêkeke pêştirîn hatiye dîtin û her hewl dane wê çareser bikin. Di tevahiya dînan de tefsîreke ekonomîk heye ku mirovan ewle bikin. Cejn û roşan weke demên bi bereket an jî derketina ji krîzan têne bîranîn. Weke Karl Marx jî bi awayekî mafdar gotiye, Ekonomî ew çend girîng e ku giş xisletên bandorê li tevahiya qadên civakê bike îfade dike. Lê dikin ku wê ji qada meciyê analîtîk û hissî derxînin, bi lîstikên perekaxizan ve girê din, dikin qadeke jiyana rastî qut û dihêlin ber destê meciyê analîtîk spekûlatîf ê bê berpirsiyarî û ev yek xisleta rastî ya kapîtalîzmê nîşan dide. Bêyî kedê bide, bi lîstina buhayên sened, faîz û nirxên peran, di nava saetan de li qada global bi milyaran dolar, ango pereyê global, dest diguherîne. Mirov nikare sîstemeke ev çend li dijî ekonomiyê tesewur bike, ango transfera peran bi vî rengî dijberiya ekonomiyê ye. Di demekê de ku nêviyê mirovatiye li sînorê xizanî û birçîbûnê ye, ev têne kirin. Ji vê qonaxa dawî ya kapîtalîzmê re serdema fînansê jî tê gotin. Wexta mirov vî rûyê wê jî dibîne, mirov dikare bi hêsanî bibêje ku çiqas sîstemeke bêkêr e, hewce nake, li dervê yê ekonomiyê ye û dijminane ye. Ji xwe ev jî têra xwe tê dîtin. Neh. Kapîtalîzmê dest avêtiye du qadên bingehîn ên ekonomiyê, qadên hilberandin û sevkarî. Bi vî awayî pêdiviyên rastiyên civakan mîna xwarin, lixwekirin, cûwar û gerê bi polîtîkayên hîç eleqeya xwe nîne, tenê ji bo kara xwe maksîmîze bike dimeşîne û weke me berê gotî, bi krîzên li hevçêkirî yên hilberandin û sevkariyê, rastiya van her du qadan ji binî ve xira dike. Keda mirovatiyê li hin qadan tê dayîn ku ti têkiliya xwe bi hilberandin û serfkariyê re tune ye yan jî weke hewcedarî, lezgîn û pêştir nînin. Bereva jî gelek ji van ji mirovatiyê re bi tehlûke ne. Eger mirov ji van çend mînakan bide, em ê pêşî behsa sîlehên nukleerî bikin ku gihîştine asteke gelekî bi tehlûke, Razandina sermayê ya çavkaniyên enerjiyên karbonê derdixînin ku ji ber kara zêde hawîrdorê dibin felaketê, cotkariya genetîka wê hatiye guhertin, teknolojiya fezayê, razandina sermayê ji bo çûnûhatina deryayî, bejayî û hewayî tevî ku gelekî buhan e, her wiha rê li ber qirêjbûnê vedikin. Ji ber dînîtiya modayê sermaye tê razandin û ji heman malî bi sedan versiyonên wî bêhed û bêhesab têne hilberandin, mirov wisa dikare gelek mînakan bide. Li aliyekî, li qadên bêkêr û dînîtîne komên mezin ên alavan ji ber tunebûna pereyan nayên kirîn û di cihê xwe de dirizin, li aliyê din komên mirovan ên nikarin bikirin ji birçîbûn û nexweşiyê dişkên. Artêşên bêkartiyê. Şêweyê ekonomîk ê jê re dibêjin kapîtalîzm, xirabî û dijminatiya ti şer û felaketa xwezayî di dîrokê de nekirî bi civakên mirovan kir. Hem jî dema ev kir, pê li rehên ekonomiyê yên can didin wê kir. Ew tengav kirin, qetandin û rehên li hevçêkirî pê vekirin. Me di derbarê kapîtalîzmê de ku qonaxeke şaristaniyê ye, neh sernav jimartin. Bê guman ji bo van sernavan bi cildan analîzên piştrastkirinê hewce dikin. Ji ber ku ya ez hewl didim bikim di asta parêznameyê de diyarkirina tezê ye, min vegotineke bi vî awayî kin tercîh kir. Di beşa dawî de û li bin du sernavên ji niha û pê de ez ê hewl bidim mijarê ji hin aliyê din ve rave bikim û ji hev derxînim.